ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁའི ཁ ཚེར དན ལ ཛམ ཕྲན ཉིར དར དར ཁསར བའི རྒྱུ རང མིག དེ རྒྱར བའི 엉우스 락토도 랑지 강글 만부지 레킨 두그티 처치르 냠키 메바탄 관기르 보르치와 레인 르마와 답 차툰게 알룽돈 바코르바 도튼 마와 소지 왕기 ᱱᱛᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱨᱟᱝᱞᱟ ᱱᱤᱯᱟᱢᱤ ᱯᱮ ᱛᱟᱫᱫᱤᱱ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱜᱚᱢᱪᱷᱤᱨ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱴᱩᱱ ᱠᱚᱢᱵᱟ ལེག ཅུ ནང བའི རིན དན དང ཆབ ཅི གོ དེར གི ཕི ཀ དང ད དག ཉན སམ དེ ལི ལྷག པ ཞི གུ ཟོ གོང བའི རེ ཁུ ཡོ གོ དེར ནད རིན མེ དེ བར ཅི དེ ཞན གི ndam zhi rog dan ba nam la ning tag ba ni gua zhen qi ji wa yin yin wo de ra song zhi den bi qim zhu da

산지 주다 조진 종놈라 산지 와드 당노 잡선주 덕기 유전조 지비 소놈 로라 판치르 산지 인더 브르조 산지 주다 조진 종놈라 산지 와드 당노 잡선주 덕기 유전조 dungar me pi deva tam ba tam am jar var sim rap ta ni par ja ra ji sim cha ta Nāna ānjik tāna ṭāna āmchuk chīk sānti tsī āmkī bā kio lāb shiṋ tsār lō Tāmbu gār tāna āl āi ār nī shiṋ yār bū kāpti āyam jī lām tsāk Lāmbu nā yi tsālt tā pāptan chūm tāna āl āi lāb shiṋ tsār lō Yari kānta ām ām āgā Nyirany zanyim jamdy katyvny zaychvny gyondam jar lav zyantzalyu, gerbu kawdy lanchinyum nyum batal. Yambaychandy vchigy jantzypyr, mangadary tpam gonsanyim, kimby yasin bar lav zyantzalyu. Vara anasyr chukin kurlokur, zaydi tsarty madam remember, know, feel, take, and remember grand and grand tare in the Bible and in the world soon. can make babies higher than others, I've tried together with do great to and week ge week. I a brother, ji sho dasiji, was gaping abit, not taking away it ed. This was my brother meeting the great Soravi who heard it, and the success was his love for me and his heart, ever since we met, it is still in me. from this decision in the ki ti pa la ཉེ་ཞིན བམ གིབ་ཞུ པ་བཞིན དེ ཏ་ པ་སམ ན ལང ཡེ་བ རྒྱལ་བི ཏོག ཅིར ཤིག ཅིག སོ བུ yodmi la sogum tab gyali chur sam judu yirman na zod ne rab zi ya yang te tang jamir ye shir tog chir go chin amig bi man ba kin ne jom shir nye ma chi te tag nye kyang lo wajir kin am jivi tar ki jom shir ne pi long tang am chi chit bi ram na dum chok bi sa shin bar lhar lin na chin ti war tar jimi ror vi tam 아르 당초 위원든 김지 이겨면 녀급 상체와 동든 담치당 아랑 기르년 투주거니 게치 탁박섬기 방소가 잠초 시우음초 자윈 참비 알람 존다나 아타비 담바 닌 모르시 비 환든 바 강가 잡바 다리 서비 라리옴 집시 문비 터주 챤남경 나와 담비 곰팡라브저 겐주 쳄저 마이션 이소 담메프 ᱛᱩᱜᱞᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱟᱝᱛᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟᱢ ᱡᱟᱵᱠᱤ ᱯᱟᱢᱚ ᱥᱟᱝᱪᱤ ᱣᱟᱨᱫᱚ ᱥᱮ ᱩᱦᱛᱤᱱ marmin lo chu lang zo te pe lap sil la mun jor ge la chi ge ur te ki yang yang ker bi er lam mang bu zer mu ayur den er ma yu gam su par tsa so ger bi xon re yev jin norum chu ga kang chin nam chan lordan ki me yi gongjir shi pi nyam to bo zo pe e log mi khong tsog khang bi an la gam chog nam dang ga ji tu ton nyam bar ji pe e tang zan mang bo ron jug dang dang wi narm jur chen ram jim gam tsu shi ge ji ji ki lo mar nam lap чакбаркерни ихсан и дапонян чтобы тивлан герви мне к тета ларап та танг в кавр дрики кен не чамбы ячи саму сик тып шок канжик тон кен чэ ба ту джи чен кан г сон сон мы си Dilip shang shonda na afso namgi zongchina kibi nyang to lanchig to dilip mayur yarbi to jir lab ayu pek song rabranchin nyong shi lon Dengid mizir chuki agar tun to kirlit par kiyonchirin kor la chang bih kar chang mukta kar tar mzipim chang devlag cik chavir gyevrav sha Deyang tomrib dag kor tsir pep shang kyang tsir par tsir ᱡᱩᱯᱥᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱤᱜ ᱢᱩᱛᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱯᱟᱭᱚᱱ ᱢᱚᱨᱢᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱱᱟᱨᱢ ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱱᱫ ᱞᱟᱝᱣᱟᱨ ᱵᱥᱟᱜᱩ ᱛᱮᱞᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱪᱩᱝᱠᱚᱨ ᱜᱮᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱜ tāṃ bōn dāqchik tōmbār nāṃ jīn shakī ṓāṃ bōn dāñī ki chāṃ mī dāq pāṃ tā mī pī wkār bā gāṃ tsōr nāṃ sī sāṃ kī ki shāṃ gāṃ tsō yōṃ sī shāṃ shāṃ sem jīni gāṃ tsō yōṃ sī mīn bātāṃ mōl mī gāṃ tsō rāb dā dzokpar mī chi khyabar dham phagpa yin no ila tambi chu jib shaa kang shee na chirkat dungar tang na tam che tang drip kan sep shee tambi chu jib artar kang la tsarv jina mug na li chin nam ki chur tsa chur nam ar nam shi da rik par chu ne shi sha lam ta na nyang de ye ke yil so nam che ta so re ba ta ngi ta chu lu la go jim jong chula kyabsa songwa jibar tabu, ye chuki kamdang chuki kemche jibar tabu, son namlan jukba zimun kordang, zyon namar tse lan jukba, shiba chuk jibar nzambayin jibar tabu, songrab gelong chu shi ba nan der tar te du yi de tang a yang ji mye pi de tang ji bar ta wo jong ger lan ju pa de shi ke zer nam ne ti chu so ji tang na yang chi chu tang chi sam ji bar lan chu chu chu no yer chu chu er chu ཉང ལེན དེ པར དེ དོན དྲུག ལན ཇུག དེ ཨ མ ᱛᱮᱛᱟᱜᱞᱟ དག ལ ཅིབ ཤར ᱡᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ཞིབ ཤ ཞི ན འདྲ འདྲ ཉན ཟན པ ལ གོ ཞིབ ཤང གི ནི པེ ཟན བིབ ཤར དར མར དེ ཆུ ཞིབ ཤ གོ དེ གང དོན ཇོ ལེ ཐམ nam dang nyang de nang kur bir tong wali zim ba tang yang yil ki ne yit zim ba tang so nam ki ne ngan jur tong wali zim ba tang ce gam chok ki ne li sam rim tan zim ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮᱨᱛᱨᱢ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱨᱩ ᱮᱛᱨ ᱪᱩᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱟᱜ ᱵᱤ ᱪᱩᱱᱟ ᱠᱚᱱᱫᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱩᱡᱚᱝ ᱤ ᱪᱩᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱤᱱᱡᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱩ ᱡᱤᱵ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱤᱢ ᱪᱩ ᱤᱢ ᱵᱮ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱤᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱡᱚᱜ ᱵᱚᱥᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱩᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱤᱢ ᱵᱮ ᱥᱟᱢ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱜᱤ ᱥᱮ ᱛᱨᱚᱵ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱪᱩ ᱤᱢ ᱵᱤ ᱥᱤᱨ ᱛᱮᱠ ᱡᱤᱵ ᱥᱟᱜᱚ ᱛᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱩ ᱛᱮ ᱞᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱵ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱚᱣᱤᱝ ᱜᱚᱜᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱦᱤᱨᱞᱤᱱ ᱫᱤ ᱵᱤᱡᱮ ᱵᱟ ᱪᱤᱢᱚᱱᱤ ᱥᱢᱮᱵᱤ ᱥᱟᱱᱭᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱚᱵᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤᱱ ᱨᱚᱣᱤ ᱞᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱪᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱣ ᱡᱤᱱ ᱡᱤ ᱜᱚᱜ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱡᱤᱯᱤᱭᱟ ᱧᱮᱢ ᱵᱚᱨᱤ ᱠᱤᱨᱵᱤ ᱥᱟᱜᱢᱮ ᱠᱤ ᱥᱤᱱ ᱠᱚᱨ ᱡᱤ ᱛᱚᱵᱤ ᱱᱚᱨ ᱠᱤᱨᱣᱟ ᱜᱚ ᱛᱮᱜᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱯᱟᱜᱡᱤ ᱛᱩᱜᱤ ᱠᱤ ᱧᱮᱢ ᱵᱚ ᱯᱟᱢ ᱥᱭᱟ ᱯᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱨᱤᱱ ᱠᱤ ᱢᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱤ ᱢᱟᱱ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱟᱨᱩ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱟᱹᱧᱤᱱ ᱵᱚ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱧᱮᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱷᱟᱨ ᱜᱤ ᱞᱟᱢᱟ чагрын нэн гоп батан лам кил дим ба та кив tak bim kim shirup sam me ni de jing da ni me to me te tak sok sam na ni jin no ji bar ta ru long ge ne ai na le bar song ka tang ku gong ban ji de ti wi ji bim nam tam chi ka tang tam chu ni ilak te le ton shi pa chong ton

то мавардан тарги ва саги ҳсондм ки парт ток жи ҳсонд бартару деган итига ванда сина сабақ 하다 жи лябора сонбарди намсилар бир дела учун жималоқ бир янг танпро сонби ишра лябора сонбау зисо деган чест тавор лябора сонн нямна тенилли чертрна лябора сонба инсина арнамбапчи тарқити янг танпро сон ваники там вандам запанити там джупанити тарабта тамбанити тарабта ай ванити дин тиннити yondan yong sen zan ban ni ji so rin ga ba mai bro jin do song bi shir tan lo hun ji hui mi ki mam ga yu shir tan sim jin ju айянс чи киин жигтем таи капрам забившержам коркеккин корчерин пе корумзат сонбившерта тани памби лам сонбившерта дэрби айянс мин бар намла сонбившерта йондан чукчедэн дамбра сонбившеро тела айянчи ялгышнан ундрук дэр тарза патан янжен живлар нарген батан арнам бархсар жан на бирлик барып чи патан мне бир гушан мен тен ба ми пар нам ти ти тала я чи вала зо юнда на юпи мен бала со би ся варга си па чиркет лохон ай нинги юнда на рга на я чин да нен да ри тун да не тан зон ла на зо чин дун ни да да рга я я ла гар арнам дур конда чит патан мен ин ди ти тып чин zile qorib she to song yong den chuk chen de tib jang she pi xang yim ba gong jin den der tram jong ti nin ban sim jing ba ni gi bi she gi bi la na me pa ji la to bi she ru zhe ma me ba ni nyu mong bi wa la ni ar tang wa chi tam che tang zhe ba ni gi bi xalwaa na tsik tang yeke sosor chakpa nye kyub shiru nyen shang ji pa na mar tak chen lo chu ngan ba chen tam chi kir ta wan jom bi stop ji yon dang dang bi shiru nyen bar gu pa na dri pe ngi brin jom bi shiru ma tsu pa na paru kir ma wapu tam chi kik shibar shi awa ma yin ba рабды тылваны тык басым гиндер ва невр тонба не кипшеру арна варнен баны ана браян я не бу не кипшеру ли цамбрып си баны тын инзын кипрып си баны кипшеру сем цамбрып си баны хам тонгу рабды гава кипрып си баны кипшеру нин гаврып гава та дева кипаны лопры ни па тылва ми баны джба пунджу 근데 si bhravshyavana tu balayb shoy, si bha bharim chok bhi, ten nyay kivshyuru, nambar rik bhravshyavana, psaam balayb shoy, si bha bharim chok bhi, ten nyay kivshyuru. Ar nambar sarvana, lo choin ge khoim ket mebhri chush tom bhi vshyuru, nga bharavshyavana, ranga ton jizda topar nam, nga bharavshyavana nyay kivshyuru. Mwambara gavar gubana, ranga ton jizda ᱨᱤᱜᱵᱟᱱᱟ ᱪᱟᱫᱢᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱡᱤᱨᱵᱟᱱ ᱪᱤᱨᱛᱨ ᱜᱩᱯᱟ ᱟᱫᱨ ᱥᱟᱞᱟᱨ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱠᱤ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱫᱩᱯᱤ ᱠᱚᱱ ᱢᱮᱯᱟᱱ ᱡᱮᱣ ᱢᱮᱯᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱥᱩᱜᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟᱜ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱪᱚᱠᱛᱟᱢ ᱪᱤᱴᱟᱵᱨ ᱥᱤ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱵᱚᱪᱤ ᱡᱤᱨᱠᱮᱫᱱᱟ ᱜᱮᱪᱤᱣᱟᱱ ᱱᱤᱠᱤ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱡᱩᱠ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱡᱟᱯᱟ ᱱᱤᱠᱤ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱚᱞᱤ ᱚᱢᱵᱩ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱚᱥᱚᱢ ᱨᱜᱩᱯᱟ ᱱᱤᱠᱤ ᱵᱤᱥᱨᱚ ᱛᱤᱡᱤ ᱦᱟᱞᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱮ ᱧᱮᱢ ᱵᱟᱱᱤ ᱱᱤᱠᱤ ᱵᱤᱥᱨᱚ څنګه دې جوړ ټک باندې ټړنګ برو ټک باندې یی کیږي څه رو څنګه دېږي ځان سره ټک باندې چر chakpa zongwa ne te tang ti ayang ki da ji ton ba pi ti ayang nyan ba tingi tang ba pe pa ba pa chan ba nyan te ᱡᱤᱠᱵᱟᱛᱟᱢ 캬바네 으릭베니 담치는 휘바당 담바니 기브시로 치바네 심진아 남기 이돈 담치 펀섬 쪽으로치 바니 기브시로 긴치바네 긴 문치바니 기브시로 디르바네 남바 나 쪽스 니브라니 바니 기브시로 자 담치 쪽으로치 바네 자실리 디 남바레 르바타마 니브라니 기브시로 왕보 담치 쯤으로치 바네 찌리 돈토미 남바 르바니 니브라니 기브시로 마르멧바네 담치와 치르타와 진 비브시로 мангирваны тилава бир рапта жүрүп жүрү мафта паны тап табур максон жүрү курук кенде чыкпаны раң ватан невин ཡི ཆུ སབ གེར ཡང གེབ ཤེ རོ ཞིས ཡང ན ལེ པར སོམ པ ནམ དོལི དམ བི ཆུ ན ཐོམ ར གེབ ཨ བར ད གེབ ཐམ ར གེབ ཏོམ ཟང ཝ ཚིང འབ ཟང བོ མན ཇི པ ཡོང སུ ཟོ པ ཡོང སུ ད པ ཡོང སུ ཤང ཞི སོམ བི ཚར གི དེ དེ གང ལོ ཁོན ཐོམ གི ཐོམ ར གེབ ན ཉན པར ན ར ད གབ གི པ བར ད གེབ ན ར ད ཇོར བར ན ཚག ཆོང ཡིམ ཐ ཉི ན མར པང པ ཝ མི ལམ

yang dabar shindub tan bagu zi khumbar nam gyan yinin ki nam shirik bali lak bar somba jim dor tan yan lak shimar nam di tsara yibarab shepa yin bar son su di yir tabi yi khumar blagam ayir gotam ayu pali dakhkin ki goni ayin aksam di jarni khumbi yu katan shin gibla bi yu katan yu kagu tambo nam dor da chom din di nyiki jarni khumbi tsar tan bat ani pan shka son tugub shin gibla bak sam di logon san gib zang 자바타고 라르나 송기 신기 로티 페르나 마르티 징교 바사린 돌라 소바타고 라르나 투기 신기 로티 와이나 킨드 자옹쇼 바톰빈 돌라 소바타고 지프시아 파르타르 탄 스반노 카브 2 포르 남기 응고르 알랑시 와르탄 삼시 타림 침보 파크르리 킨가우티나 게르노 테다키 쵸라 테키티바 탄 더클론 톤지 더크 다키 투바 디시나 쵸므난데 탐보 yelamanga danab shang chip king ning bolav ji sogne ton dang chip tang yeki kang dang kang da ki nam jang kang dang kang song ba ti la chu kya lang ji tang ji ba da ji tong ji ba da kin dang ji ba da ton zang wo dang chin du zang wo ji ton ji dor di im ju da ga chon nan de ji ter ki chip kar tsar ne tam chi tang dang bin khor ye rang ti chon nan de song ba lang go to to ji ji chi kan ga wo chu ji tsar nda ter ter ya ta bra da ro ji dang long le kyang 아니 마트나 총킬 주고 강롱 무시 지소 지사나 잡아고 신규라 비캅스 투기 신규라 발라 wokyum ki bar nam tuk tang in zangib shin la pa tuk tuk jib shin gi la pa tuk dim bib shin gi la pa ti sam de yi jang aram jin su su sang jir she ni on so dang on jin la so war nam gi jin ng mei pa so dang nam ka tang jun shang so le chu gi ram jong war nam su jia ban ton jin tad mo ji pa yir yum ki pa ta gi sha ᱫᱚᱨ ᱫᱤ ᱫᱮᱨᱱᱚ ᱠᱤᱱᱥᱟ ᱧᱮ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱟ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱚᱨ ᱛᱚᱢ ᱵᱤᱨᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱯᱮ ᱵᱤ ᱫᱮᱨᱱᱚ ᱥᱟᱵᱟ ᱥᱤᱨᱤᱯ ᱜᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱚᱨ ᱛᱚᱢ ᱵᱤᱨᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱯᱮ ᱥᱚᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱫᱮᱨᱱᱚ ᱠᱤᱱᱥᱟ ᱧᱮ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱷᱤᱨᱥᱤᱱ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱜᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚ ᱫᱮᱵᱡᱤ ᱥᱚᱜᱚᱛᱟᱱ ᱦᱩᱢᱵᱟ ᱫᱮᱵᱫᱤᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮ Tertar yang lohon tohme ki jibshara dir no jibsha zhinar. Mei ba dibi jibshara di jibsha wi ton tamchiv dibi jibshara ruzi tang dir jibshara di jibshara sumbo tang nipo te tagla dir no jibsha zhinar. Di jibshara di jibshara di khwayrna not kandu njib jib jib chonshang dibi not di la not jibsha wa tang jabar. na dōm dōr dī jīvshāwa sācār tī tōngyū dōm mūpā yinlā tī gāng nāmbab zhīr tīm dōr dī gyānlī anir nam tāng nam tsañi tāng chūtun mū shirm dōyin nō jīm jōngwār tar ir kāng dā kāng zā kāng gub shir sōng bā mūpī anay tāng tān zōb tōng tōn dāmbī dīm bīm tsañi mūpī tsañi tāng pōng kum kīm chī lā sōg bā mūpī chū tāng gōng nam bā nā yā tī dōr gyānlī tōng dāng jōng dāng dāng wā tāng yī pram jōng dāng kāng zā tāng jī ji yu zhi zhi na ni ji yu xie ba tong wa ne tong wa de 간삭 lapap chipa uu terap to ayiwa kutong wata kutong met namr ngipar te namba ujim umbi u shiro ngon ba jib sha wana abir te umbi dor genle ngon di u shir tang yang yang tang sir nong toqshir ngon bi chuu zipa artar jim tsum shitir tar jo te nyang ngil len depala ngon dup shok number of the gymton che ji na tharab de pa nam ki pom si so lam kong ma la ti chum za wa tang rang lam la shu pa shin ji do ba tang ta ta shin ji do xam mi em te ta ka ni mur no xam so te de no ta na kan ton kan la ti chum ba te la ni per che bi che na kha na wa tang che bi yong su che ba du ti ti gon ki song jok che pa so ka bi gon do pa so la ji su jo ta pa wa tang kha na ma wa me bi yong su che pa ta chum ta jang 마진 바르 baro la par nye dnaa, u jar tonroo ee ku la soq bagan, jisanao i goon ee, daghnyat ta bala, u jor yun tarpan wati. Ta nipon u shobar, ton bihshar tangsum baar, chur namga raan, tam shi yun, tanya u shingyum aloqor, ton bihshar, bishat pa yin sem dribayin de te chatam dang dan ban gyopa mi pala so pa rim tang in zon to bi shiro chu ngom be na lhap bi shir dribayin de ton shin je ma lo go rap ton ji bi shiro ji sha par taru ya na shi bir sha wa xam gi shir der no xam din chu ton mi sha ta chu ton dribay dang chu ton la la chu ton yang na pong bo tang kam tang kim chi la sok ba la na gu gong ba ab chi tang den bo nga gu chi la gu yang na to ri to prab chi bi gi gi ba chi la gu yang len bi ba to prab chi ba jib sang chi jib shok ji chu sam chi sta den la sok ba la na ton jib sha ti jim chong sha zhen dharvi chutun chitr dhripa na tenyin li dharva gomba la goni nyo mongba dharva laf na tsiktang yikim tsanyi ki chutang kam la sobi tsanyi ki kim tsanyi ki chutang nyang lin nam tokbrin kirvi na na chutang ton ngon samdab she to ji khong so goni mdor jinda dhir not tak nak sam mama to jim jong yang na kwa tam chi dir no ni sa ye ri de dir shi kan za qwa de shi na nyen tu ge dir no tang shang chi sen ri dir no ni so de gang shian ma ta bi dir no tsam so so la ni ni sa ye wa ti ya man ba la mu ba nam ji ngor song ba ta ye chin bo la mu ba nam ji ngor song bi kya bra ji so de la tog tang tak ba m chi khup shi tak ki ya ni tang shang chi sen xiang qi xin fa ji tang ban bi ta ba la ju bi kan zag la nyan tu ji xia yu xia ru ran ge ra la yang ga ji ta ta ba zhang la ju bi kan zag de song jiang de na ta man ba ni to e la xia ra ta ba ji xia wa ne ju ba na ju bi yin xiang lam din kor chi la ti zhan ju ti to bi kan zag lam din mar lupi lamdi nu ndaran dongbi na takpa jivshaba ngi kivshiro takpa mamba jivshaba na takpa nipa mamba gam mamba gu pa dan chiwa tibshin tabla tang dan ndurdela sopi chugya chi mokpak dame pi to nan dambi usir amukpa chenpo tang rang senji to nyi dribi usir dripa chenpo tang ndar tokpi tinaka zang tang chugyib dagame nam yi shibi usir yisi chenpo tang karwa chamit ksam soksar tak zhur tang kib zhur ki tsundi ki dribi usir tsomba chenpo tang tuje chenpo chitpa yang ne yang de zog bur shang chi di ba chim bo la so san zhe tang jin me che bin chen ni ton bi she ki tang so tang агнак сан юбив сер зертып корны те да кытыр гибр гокту жопрып сягу яна дерос кварнам жопси гигони сор биялык чени сай ири ти чиркыт дурди аяңнит лонтыртан сымчи чип жоглам жетан топ жет та вэпшонда кирип сенде гиба тарма вэпшон тан лава биди сор биялык чени со тела тамбу ду денэн дивсин димавши намнис тела цыкчан луки ndom dorab jo pa tenam do go jib shabab jin dar mu bi tsir gi tsil dukpe ton ndor tam bi son ra yin jang mu bi tsir gi son ba gang pa yin ji bi shab tar te kan de le pa yin chig zin ne te jang shab mu bi tsir gi ju ton de na bre jak bre lawa tang sie lawa tang zon lawa tang chu la ki bi mir de cho yong so zo bre chi pa tang nir la shi ne ta to pa tang chu la shi ne ta to pa tang thong Ambar nam gyu sim gyurup si tim ki pam ki pa chang sun so mye pi de kyo thar nam pi mye tang tong de bar nam tam pi la long tong bar nam tang ngi tong de nam pi song bar nam tu jo pi tuk ji bi tsir ki che tuk sombra na war te drab zhuru wa mi si kan shi pa ma yin ji san ji ji tan du shi bi shir zhen ji ma kar ma sur wa shi ᱡᱮᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱨᱤᱠᱯᱟᱨ ᱠᱟᱱᱥᱟᱠ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱛᱚᱢᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱯᱨᱚ ᱪᱮᱣᱟᱢ ᱵᱟᱡᱤ ᱠᱩᱥᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱭᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱡᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱛᱟᱨᱩ ᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱫᱮᱱ ᱠᱟᱱᱥᱟᱠ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱣᱟᱛᱟᱱ ᱪᱤᱯᱤ ᱞᱟ ᱵᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱛᱤ ᱛᱚᱵ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱨᱤᱥᱤ ᱭᱟᱱᱤᱱ ᱠᱤ ᱠᱟᱱ ᱪᱚᱱᱥᱮ ᱫᱟ ᱡᱤᱨ ᱥᱤᱱᱮ wamili chu nyenba namgi gojang tokbar sha yushir mun takbar shongwa zen le chang de hui gibr tambe na tokba ju bi de jipsha ji so ter ta shong yi de na mun gi tam gi so songba nam so kirib gi de na shang chip sen shu ba tom bar jor gi kirib ta wo shin de gi bi de songba pan ba zapi number chu ton bi shiro chi shir number ta pa ji sha ji na de ba tam chu number ta bi shiro chi shir do di le gi bar do no no sen nam bar nam qo nandu qiur namgin sañiz qertabraqtan lapabne, imdur del asukbi, ton nuxarbarqson bar namso. Dertirq sonrba yaanlaqchang i pornamar ngarb shabi dernud namso sosirb dhanandir trasiv gu te. Mdu dene, qetub jopi di warar ngani nyan tu kimdurdi dernud to, teni alinzi del asukba vzhinandirvi dernud te. Dela tangbo naghir, ton aal labshay tangchi barkton Pshang chib san tan lawa bi dir chik puna ni ki muan bi dir mar kirpa si kyang chu tang tam ran jik ten kor wa chik de rap to kor de ji tang chom nen de gi chu nam gi ngo wen mam chi ba ni le tam ki wa mam chi ba tang ga tong ba ni mu chi ngom tar ma de kor do ni kor de ji dang chom nen de mamchi ba ni le tam ki wa mamchi ba tang ba mamchi ba tong fu ma ni je wa tang rang sin ji yong sum yang ni de ba ni le tam ni tak ba tam je la yang ta ko ju par nam la le par nam bre chi wa tang dam ba shin tong om tu jong yi chi kin ko lo sam ba ko de ji khom bi chi ki ka to si ba amara ko qara nar de sha tan tha yo si ta ji ni bre tam ba tang jong lu la ᱥᱮ ᱯᱟᱨᱛᱨ ᱥᱟᱨ ᱫᱤᱞᱮ ᱛᱚᱢᱮ ᱛᱚᱱᱞᱚᱜ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱧᱮᱢ ᱪᱚ ᱫᱩᱢᱨᱟ ᱯᱚ tarwa topi lamdang jim thunba tiyang changchong kwaabshin shi wulang jiv shia debra shabu kui wangdu shini kutsomba por namiyang mipi lochu chanjiv shia pi ngak kanjik tarwa topi lamdang jisam thunba gu wunam tsanyi tamchuki ngizik

Yer taraw tam juu te laa, fshi leegi goon ee naa, ayaad shinboor dhubibh tam juu taa, za moh naam rhamjii dhubibh tam juu taa, chukwaa korimsi dhubibh tam juu taa, samdhubh sya pali, tangboon ngon baam zot taawa, nipa ngon rtoog gen taawa, ayiwaa nii sngerde kwaa fsi yu gondir tam xiebchak qa gondir loo tang wana kacil laa soqba wdaabchot baatang dedin soq tsamari bui tam juu nam soq nipaano kordoo tang burta vii chandirwaa xiebchak tibhsha paa soq nubi tam juu nam dang pshio bii chandirwaa dorca soq dharvii ndordi gen dang nam ji ni jilla sok dang chu bi chan di wa domba ni se pa sok so yang na tan ju nam ju shi go ni yi wi sam ti chirni pa tomba tang chir tawar tomba tang tarwa tang tam jingin pa tomba gu chirni pa tomba gang tarwa tang chir ni nga ma na tam ju song shi ma na rik tam ju nam di de le tomba na pombor nga yu rap shi chir tawar tomba din bar nam sim chir pa tang oma jen tarwa tang tam jingin tomba shing sa tang gong jin so so long gu shi ip chak cha pa la chung kur tsik 베이츠르기 고네 게브린 차바 탁스미 땅보노 우셔르 추긴 콜로 지샤바 톰베 솜비 땅비 추임 바강지 맘탐 쇼군 좀니 바르티 베강 셰프터마 바르남기 토놈 코나 추브르든 도테 우졸리 추긴 콜로 톰일라 미르버 조소 지샤바 타란 콜로 게르비 콜로르 보치니 도파란 도피사르 니르던 조와탐 일로젠 도르젠젠 던주바탐 쫑당 쫑더스 우마르 게르발리 게르바탐 게르바르나르 톰고파탐 아니 라라르 파르장 라라르 바파르트 께 지우 조르니 딘바르 토비 쉐르미르탄 로와타 바르치 메름 도르와타 남 조르람 몬도 쉐비 쉐르 쥬파가 딘보 암부 바젠 도르장 젠 쥬파타 바르치 메름기 지크타 소고 뇽몬 바 마르게르 바르 남니 토바르 쥬비 고네 게 루시 파탄 남 조르람 기 뇽몬 차르이 토파타 산치 키비 고네 게르 바르 나르토 고파타 아즈우타 아즈우 메피 카믈 암미네 파르와탄 도피 카믈 암미네 바파 라소바 남 기쉐르 춘코르는 토놈 코나 우지소 di kong kyang nzon zhe le tong yi lam chu jing kor lo yin 양남졸리 ji xia wan de ka li xi na pa ba ko zhe na ya la di ji ba na chu yang nam ba tang lam yang nam yang ngak ཚོར ནམ ནར དེ བར དབ དང ཟན ནམ མ་ཁ དབ ཡིན བི ཕྱི རོ ཇི ཕྱ པར འཛོ ཏི ལེན ཇོང འདོ དེ བ ནམ གི ན ཐོང གོ མར ལབལ སམ ཁ དེ ཏོམ རབ ཅི བི ཆུ གི ནམ ཅང ནོ ཅི པ ཆུང ཁོར དང འདོ དེ ལོ ཁོན ཡེར ཨུ ཅེ གི དེ ར དབ ན ཆུ གི ནམ ཅང དེ ཉེ ཆུ གི ཁོར ལོ ཡང ཡིན དེ ཆུ གི ཁོར ལོ ར དོ ཏོམ

yilab shaawa maayin bibshir kundu korlo tena dorjis tabi yeshi gi thobibsir nyangbo go korlo tena ngonjim tar mabshong yushir mabshit ba go korlo tena chubi chon tamche tang char bibsir chuba me ba go korlo tena shindon tar tu bibsir mchuk ba go korlo tena namka tang chong bibsir tamche ki jisa songwa go shamba chukin korlo tena chu tamche ki rang shin tang ngo nyit kanda tamban jibin tōkba mē bā tāng nāmbar tōkba mē bāchū kī tsarlar tōkbīng kōr lōgō tōngbā nye kīng kōr lōgō tsāmbā mē bīng kōr lōgō mōmbā mē bīng kōr lōgō ngōmbar ndab shāmbā mē bīng kōr lōgō huēn bīng kōr lōgō ndō chak tāng chakpa chan dripa me pin ten lan juk chan nisar tawa le yang tabar ndi pin khor logo wii me pa namr man chuk pin san jim za pa lhen ji chabar gyun mak chuk chan wambar dripa me tang yer 심장 드비 쉐르 쳇 브르신 디르 롭장 독바미 빈 코르로고 니스메 장 좁다바미 바 돈단 비츠란 주빈 코르로고 추기 아양스 이양 다브른데 빈 코르로고 코르로딘 쳇 담질리 신던데비 빡드미 바고 코르로딘 장 담치 땅 자르이 장미 바고 코르로딘 셈게 람리 이양 다브른데 비 삼기메케 바고 코르로딘 지아르바탕 자르인 총바미 바고 코르로딘 데크기 څګ لاندل ټ ټلۍ جوټ دې مې بار دې چت مې باپې مې باپې د ټراوانام کټم څنګه ژوا چټمې بار ټګ دې مې با شتین با لاندې پات منګلبا زیباشندې یوړې جوه دې کوڼې دې وینې ما نور و دې دې نه ځان ماین با دې منګلبا سمجن تامچې

Te tada zhangi la korib shi bibshir, chungur korwa jibshia warib shia kyang lag bib shokchi yin no, te la ndarab tamshir kirbi, tongi chungur kim sanyin nir, tongbi xombi tamchu kanjik, nyang lindi bi, gyamzhi ngowo nyasim кисан дики сита дики до все де та вани латини тагдир сити сиба манси еке номер на не ди енки чомдан де ланг кен не лой вах чыгма мга висер танан гисйба все роки дара зимби марик ва ми писер тон тамра де висер сеп визи поранги тамба но майно те та вина таг чин гемдор де газили цигмжиг чикян мартын бир чэ багын тун дала гонсян геннэн лекен санги ки чу тамбан жив шаван гангэв шэр на бир то барын гэн на бала шэрур ки рамжин дэ джоп тагны джупив шэр те майн бала терэн зэмби рангин марит би рамжин юдна джба малипа памба ба тэвэ на тагдым ямр жэп ки барнамла manchuro rangu shibi nawa tumbra nawa nyewar kiyate dewe na namba tehtawi tokpa jisam chani der namli sangi chomnan degi tambara nambara vzhaku jitam dewe na dripsi shiba dhara nawi rang zhani da yinbi tamba nyamba pu kiwo tang zhirwa yinjang shirbi ki paro dripsin bi yishi kiw dakbo dhiki bivshir sangi namgi chuk tamba yinno jibshi ni chopra vshawa tevzhan du churma war namgi shtumbagang chomnan degi gidni gombe na shirib ki parur tubshin bali ngi bir ki bibshir chobrib shiawa yinno jib shiawi tondo jim jong darkab thagman shim do ta ki na tsanya tir tar mandot ti zol le kanam ta pek song de ta tsikam mang en par tar ozupond marushi to ni bang itsig ne lebjer girkat dar ma tagja ji fsharti dar mi jan tam bi chu long dang tok bi dang ni lan ju khte ti jap shi kond song tagja ji pam phowa to tsok ba la gang ju pi tok bi chu ngor odep chu gi di ton te ta da ni wi shi ro ji so yang mang ger nam chang chang bi kor lo ji xia wa gang zo li ti ni chang char chang ba yong kor lo chang bi ko shi ro jim jong ar tar dim yang ma ma gam dondana nyang nin di pa tang dim thun zo chig li kyang chom den den chang bi tsar la kyang 당보 라브치 당 소수 남직 니케 당보노 공데 짱바르터 공방 이지 니송비 롱거 충고르 고르위 dimbab je tang tim rib chang ni so tom ban kor lo tang bo tang ni pa ta kang ur shin da za bi tom ban ni chang ni tom ban kor lo war ba tang ma ngi pa ta kang ur za mo ne la chak ba pong yu shir chur nam mar nam ri tam dir ton jang yong chap ton dam dim bar song ban kor lo tham ar ki thap kyang som dun di مردو پا یتن جونور گیر وختام کی قوروالام نمبر گاوی سیم جنارنا یتن جونور شیت پق بو چون در والان جو پر شیتو تی تام کی تی شخص شخص با چون دی گن مخچو چن تی گوت تون با نی تان سام می با تان مون با می پق تام کی تی شخص شخص ji chung gorg tam sam tam ram za ti kor wa le yim jong yi tam dang ni ba nam mar dok kor ཁྱི ཕྱད དེ ཡི ལམ ལེ འཇིག དེ ཞི བི ལམ ལན ཇུ པ དང རབ དམ དམ དང ལོང དང གེ ཡོ ཞི ཞ པ ཏར དང བོ དར ཞ ཁོར བ ལ ཆག བར ནམ ཡི དམ ཇོང ཝག དམ གི གར ནི ཞི བ ལམ ལན ཇུ པ དང དེ ནི ཏོང པ ནི གི ཏམ phukbaa leeti tonjirbaa naa sonim maayin tangborub doq waratav daqna doqbaa tang tamirtaa zikim doqbaa kangiisi temki baayin zivsya bar te etrim phukbaa yaabchay ki kanzub giv denbaa laulangdurpsin che maluk brizhukne tondim denbaam tong rongdu u goqbu arinam zangbi tondim denbaaf tangbi yu me lasuk bar taweegzir tamchiv doqbibsir chu ba tamchiv tang ꯀꯣꯔꯝ ꯁꯤꯕꯥꯏꯅꯨ ꯇꯤꯅꯥꯡꯥꯃꯥ ꯒꯣꯡꯖꯤꯔ ꯇꯥꯡ ꯑꯖꯣꯡ ꯋꯥꯡ ꯒꯨꯝꯗꯣ ꯂꯤꯝ ꯖꯣꯡꯋꯥ ꯇꯥ ꯀꯥꯏꯋꯥ ꯇꯥꯡ ꯀꯣꯔꯝ ꯈꯣꯔꯂꯣ ꯊꯥꯃꯥꯡꯤ ꯇꯨꯝ ꯊꯥꯔ ꯇꯨꯛꯇꯣ ꯒꯣꯡꯕꯤ ꯁꯤꯌꯥ ꯄꯣꯒꯣꯡꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂ ꯅꯨꯛꯁꯤ ꯃꯥꯔꯇꯥꯔ ꯀꯤꯠꯁꯤ ꯅꯔꯀꯤꯟ ꯈꯣꯔꯂꯣ ꯋꯥꯔꯕꯥ ꯇꯦꯡꯤ ꯊꯥꯃꯔ ꯇꯥꯝꯕꯥꯏꯟꯗꯤ ꯄꯤꯔ ꯇꯥꯋꯥꯀꯝ ꯗꯣꯛꯣꯡ ꯈꯣꯔꯂꯣ ꯂꯣꯍꯣꯟ ꯇꯤꯡꯤ ꯖꯤ ꯕꯤꯁꯔꯣ ꯅꯤꯕꯥ ꯁꯣꯁꯨꯔ ꯅꯥꯝꯁꯤꯛ ꯂꯥꯛꯁꯝ ꯂꯦ ꯇꯥꯡꯕꯨ ꯗꯦꯝꯖꯤ ꯆꯨꯡꯒꯣꯔ ꯀꯤꯝ ꯁꯥꯅꯤꯟ ꯇꯣꯝꯕꯦ ꯁꯣꯡꯕꯤ ndermon dordi khongrab namde long devji soso de ta la chief sher devji chungkur ji phsa jena ur demba ji lif samde man ba mu par nam trang wi sher shtap shi yang da bar tum bina tik ji phsa gu de lan ji tem da nyet man bi gdr sher nam ji tum mong gna ngo zam den khur lo dang bu mu ji na war na se chang chung thong wa ta ji na xer tum bi chi tu da vi ji ji ti sang ar de zang bo la lan xam do de bar na ba chi ni ki ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ Te tsarnabshir matandar tarndote, dembab jipo, so srindatandogo jivtambab depa tangbo. Dungur shibribshya, kumjong panvribshya, angokpam gondobshya, lam gombribshya, jivtambab depa nipa. Dungur yonsishiso, kumjong panso, angokpam gondobshya, lam gomso, jivtambab depa simba, testribdepa ririla. Mukh kiso, shipa tang, rikpa tang, lor kiso, jiv, jiv, jiv, nambab chanyi singirwa yamno, te langkorvi, dewa

ani pe te tak la lang to ro shi pi go ni gom lam tan sam bi lang tro zam bi go ni mar lo lang tan chang te tak su su din ba ri ri la gang je je son ba mu ji sha wa zag mi ki shi me tirtana nambab jib chishtab git tungir div di basam nab dim bari ri nib jangna chigni singir wa kanji tib jib girvi tirtran jib bib shiru jina kyun meti chigni chandu chum tan bib shir di khwir nam doli gir long ta tib shir chila ni sif tam bar shi ti lek bar rab du nyon la illa zong shi tam sha to ni kanji na mag tang zu gar nam jib sha wa ni ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱵᱟᱛᱟᱠᱤᱱ ᱞᱟᱝᱥᱟᱢ ᱛᱚ ᱫᱤᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱥᱛᱟᱣ ᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱤᱱ ᱠᱚᱨᱞᱚ ᱞᱟᱝᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱫᱮᱵᱨ ᱢᱟᱱᱡᱟᱵᱛᱤ ᱠᱤᱠᱤᱱ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱩᱝᱜᱚᱨᱛᱚᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨᱚ ᱞᱟᱱᱪᱤᱞᱤ ᱢᱟᱨᱢᱩ ᱯᱤᱵᱥᱟᱨ ᱛᱮᱞᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱟᱱ ᱤᱢᱵᱟᱜ ᱢᱟᱱᱡᱟᱵᱛᱤ ᱛᱚᱞᱢᱞᱟᱨ ᱛᱩᱵᱤ ᱢᱤᱜᱥᱚᱜ ᱡᱮᱥᱛᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜᱛ ᱠᱮᱨᱟᱝᱜᱤ ᱠᱮᱵᱞᱟᱝ ᱵᱤᱵᱥᱟᱨᱚ ᱡᱤᱵ ᱥᱮᱨᱢᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱥᱮᱢ ᱥᱚᱱᱮ ᱨᱟᱝᱞᱩᱜ ᱡᱚᱯᱤ ᱥᱮ ᱫᱤᱢᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱢᱚ ᱞᱟᱢᱤᱜ ᱯᱤᱥᱟᱨᱠᱤ ᱫᱮᱯᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ উদিভছান 디브지 추게 চুজের নাম জানিন হিনছান 소소 모보샤밤 디버 남라 무피르 মববছাবাম জেবৰ নামলা মক বিনামবা জি জিনগেরি উছৰ রানামবা জি ইন নো অজিন্দোতো দেস্তা বিনা দৰদে বন্দো পান্দে থাবি ইছক সসোংৰুছয়া গুতিৰতাবি চংগৰ কৰ্বানদি ইম গি গুবা না গৰদেছান উত্ৰপছমবা তোবাটা তাবিয়া চিনতোনম তোবাৰ নাম ইনজা কብር bali Дэлэг зэнэ дэмзи чүнгөр тогтох барнам нэндэр валун Тунтип чүг сухс торвар сон басу нэдан ти маңи ба на сух багу Ни ба хорлу варбин цанин Тон бэх сон би там чүг канзи так ба чимбу ла маңу ла гон Эх цугурв шанчип сэн хуар нам ла За мухтун ба ники цар лев цам дэв там барте Тэ гаган гячир урали Канзи мэчам чу мэ ба хэ кива мэчам жон мэ ла Гуэн san ma me san ye me dum ye ba tan bi ko lo san gi ki kor do ji song so tin tha ji ne shi shin gi dor de la so bar nam so te ta la chi shin san ye me bi chu kin kor lo ji sha ji na azu ne er nam kin gi war ki chu tam chi 아랑 아랑 검찰이 심도 고인비 맙섬 조드르기 때 코나니 돈브라 나 위시르 데케 지브샤고 딜랑 코르노 와르미 무즈는 딜라 옷 남긴 차트 나츠 지나양 콩데인 게 니스르 맘 통위 찌치르마 맙타블라 니네 총키르 게우 캅규 샤고 통우르르 게롱당 게롱 마탕 김인당 김인 말라소 Nyantu jin korobji tsuk chimbo tong shangjib sen hui genim shi wa chak chak pak tami barnam ngul to ge to de chi gila chi tre ki wi ren ba tum dun chi tam chi ila riton mon tok gyad no mon tok gyali sir paru chimba no mugo gyaki yang tap set nam kun kengin lam si yet te ne tam ji siba yet nam bun mon zok tok ba ta ti mo nam tar gi ba ka ji si mon zok jang che chu gi ka ta ter nam gyad ji ba tar ang yang la ton dun je gang ting li sim kit ba ta dang ta ang im ji yang la nam ta ji ba yin er ting ba chu gi yang ram da mug ba ta ta che ta no ko chen ju sha ta ang i jong nam ta pi nam ba ni ji nam kin ki chuk che dang mo mo por chi la so dang lo ma se lam kang dang da dang to tang kwa tang nga tang mo tang ji se yerang wa yi la xi pa lam xiang chi lam xin yin de tin de xie ki mamtang bu shok tang yunyam nyi tang nyan tu la song tong yi lam, pindra арна бажурм чернамдан ёндан кёндан цанивчи тартан имчи чамдандан лопав шермер доп цо хта танжива мням не тан жантык лана мепан намкын мунзук тог барти дын там кевчи байын чи намзук журан цом чи кичуп чахчи тан те иртатан нам бер тан тан дан сен гани падан тожи жатан гомбажи ишави намны сосола нам бана ырсын бумор тог жи теп жүрм tarkiba nam sam nam chi jim tarkibi joram chom chi gi chup chak sam da ka chik zika chingmi zhuram tsum shikyu chubzi nguwa nyi longzog chi tang tibzi zhambab chirab anu churkum za patam chi ba anam bab zhir na yantag jyut jim jewe churkum tsum shikyu goxam nam chang go nip tambi goxam na ngor mupi ko ar nam ki ngor diter go chuba tsam ko ar nam ki ngor rangdar go tsiklan chirab ar ngor gibra vishya gor nam su ar nam chang chik chik ꯒꯦꯞꯁꯤꯅ ꯔꯥꯝ ꯖꯨꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯔꯥꯝ ꯖꯨꯔ ꯀꯤꯟ ꯒꯥꯎꯔ ꯅꯥꯝ ꯇꯥꯡ ꯀꯣꯔꯝ ꯖꯤꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯣꯒꯤ ꯇꯥꯝꯕꯥꯔ ꯅꯥꯝ ꯁꯣ ꯇꯦꯁ ꯇꯥꯕꯤ ꯆꯣꯞꯁꯦ ꯇꯥꯡ ꯖꯨꯞꯁꯤ ꯃꯥꯆꯥ ꯋꯥ ꯃꯤ ꯄꯥꯟ ꯒꯤ ꯄꯥ ꯁꯤꯞ ꯁꯤꯟ ꯁꯤ ditan exignet son bagerwani kimti de papo nam ji so sola chester nan jan adrib chatan nyevran sam bi goni gimran di sam na tsu di ba yeno kachi ki dir tan chomnen di gi shiv ne ta ti chil jan da na ne jan dang jan de tan ti jan dang jan de tan bra son ba ta ki yo pi chester mangra ji na kyon me tam chen na Дэхшигдэн абжуг нэмсэд дахчигнаамны дэрнэм дэрэрв тэлав дэхшигнэм jikin kam nam no jan na yang sa ji ngom tar ma ri chi ji jong war tar tang kon tar me zin bar tar ka jik kar sin ji do pa so zog bu san ji kim tang и там же там же на반ки дити сине то жопа там же там же ви чу гин кор лок кор ви цар дартава чертава вжин неби ното макенаг арари тагчин ба таки тагчин чапи капсу мупацам диндо диндо сянада би всеру пифтерна мупи нарви чези би сяа зина горкор алам жебен дитндор сибам таситын 동원의 대점도 잡히시름 도르남의 양대다가 지승 비시르 대다가 다음 탐라송샹난 오티 스타빈 코르도 바바 코르완디 망이 비르친 타바 침부츠 지지선 좀 비셔 코스 남도 거탐 뿌르 돈바르티 임찬제는 따로 제단랑그르 셰발라스 오티브는 셰피냥 부탐 뿌르 돈 비셔 쳐서 우리 남이노 에탈라 지브셔 레크바라 남브르 시비 춘코르 지브셔 아제나 아브즈네 남킹게 와르케 추탐치 컨탁 자와요 쪽섬 레크브르 시니 손 비셔 에테케 지브셔고 데란 코르로 타밍 우즈네 돈 담브르 타송 지지게 꺄랑 리브시바 남게 통투기 예르 잠드강

ወይናን ደሪን ዶር ገሎን ተቂሩን ይሻብዛብራና ዋ ናምስም ተቂ ሻንደን ማፍጠቅ ባጥ ማብላንዳን ማፍክርዋን ዩን ሜፒ ዲብሽር ሻንመዛ ጎጂ ሶጂ ጉምባ ቸንደ Te gan nyan tu patak kandopatar namzol le chuki pombo yatra takhchi dang kachuk tamchoo tachi zirikombo la soq tamrin. Psyo ban nam ganyan borno chuki pombo mtambra sanjiv xeba shtar zitombe shirme yuka tan do de tam ju sun do pi mon nansi se yiwa tang panzim jorwa sokchi bja chiran gerla te tag riri ya nimbor chupong riri ptanchak rang rang ge nyin busha wa yungsu dzogbar tong bihtam nati tsatun do to yang dewa kachi kan gawun do le kan gawu chon nandi

chichik tongka nyembo ra udir nuksam char nyam dhortong bichu pongye chichik tongda wad ngar panga zingdo kyang kong ngiksar kibshaya pa mamtong zyang kang taryang yomong bab yachib zir tongka nyembo ra girwi goni ayi bab shi na sholo ka la sukwa changi tsan zimba na nam yang marik bichir nyan tu pa nyil la chak nam tang yang gar de nam she rik par um do tang la min chang ne she pa sa ji chom len de ne rang bor ma lon jang pa ba kang ga wo gam juk tang mar na mu kya che gu kang um do le chom nan de ji pe ne ka na ni tan ne pa ba kang ga wo ram chor ku ji sha dāk kōnyi shilak chīk tsumbā lā ādam rōgī tōshī pshāwā tāng tēngi lī yāng mē pā dāk kī chūgī pōngbō gyat lāk nā chōm nāndē lī pshōng hañi nā gīr lōng tāng lamim doli hanam kyu wambu gyapsin gi yerlong chik yang chukye nam zhang dung zimba me toji dirkil mu par yang mangi ro tek tawe na tham chu zongwa ma yin la atir me ba kain ba te yang tak par dabarab shi gi yang tak par diba yin no ji so samba te ta chang ni sa da wala ong u te la ta ba che chong e yi sa zo te tren kor lo sum bo sa so su xi na jer tren jer jin ra na lo ba ngin jer len la chu kin kor lo kor wa 张伟东做表示的吉巴吉当，你不然样？对于人当生不了，究竟可罗可万的，我那忙吉巴，干忙吉巴，你别动了的做表示，你是吉巴，马老说一双巴当，二双黄金多的讲，公的张巴少当，人样可罗他们多的拍起来。Korlo var var, chu tam chung ngogo nyil me pa mar ki pa mangak pa Allah sok pa son bar nam, gong ba chan duktan bib shir an korlo tam a nyil ngiton tar tu yin ki, jan na mayin no zi so, e pa lukin korlo var ndotang tamchu namsi shimda gipram jong moki orna churnam tamchi ngo o nyet mepar tamba jachib zimbar zong na zayn ki wang tang yongsi tripi ngo o nyet kya mepar tarbi dhirta na kin inyo mong ba atang nambrab shangwa tak kya Nā mṛigbīng sāngi tsāngi tsāngi, Nā zhāngwañ dhī kērpa tēla tōndi ozonza ani meki shi te ni sha pe nyang bo ga ma ri su jo par te te me ta zan na te la te ne na wi chop sa shang dr pa shang wali thar shang chim tho pa so nam shang ga lam de ta chi bi nam shi gu ba me par thar bi te ng gi par ton dam de chula dartan zambi tawa ngan zhombi yin bar song yin no zi sok ki le to kya bar lo hon alajib yap chi arnam gi na yim le gyap paru du bandi chu kang yang mirchi mangok pa tang chu tam ji ki la ane ba gang malak paru du shin ngom tsar to ji dang ram jor gi sorba chomden di kar 시럽기 파르르둡 친반드 으랑도 기드 시럽기 파르르둡 친반드 속둡 기드 시럽기 파르르둡 친반드 속둡 기드 시럽기 파르르둡 친반드 먹 기빠 락소 지당 좀는데 기브카르 서바 람주르 시럽기 파르르둡 친반드 용석 서르시나 Zuk yongsuk sarul shiba mayin, chura mayin, dashi mayin, dabshidna mayin, nambar shiba yongsuk sarul shiba mayin, rgin da zhuk yun jeva yongsuk sarul shiba mayin, lanjib shir gong yun རྒྱབ ཅུམ་པ་ ཉེ་ དེ ཡོངས སོ སར བཞི པ མ་ཡིན རང སར ཅི ཉེ་ དེ ཡོངས སོ སར བཞི པ མ་ཡིན སར ཅི ཉེ་ དེ ཡོངས སོ སར བཞི པ མ་ཡིན ནོ ཞི དང རྡུད པ ཚིག སུབ ཅེ་པ ལེ་ཁེམ འདྲིན པར ནམ གི ཆུན དུ ཟབ དེམ ཐོང རག ཁ སི ཁ ཏོ པ མེ ཅང ཐོ པར ཉེར མེ dinan jikten ta ta so pam jong wa yin nam ki kham ne shar gib shog tang lob shog tang deb jin nab gib shog tang sham shog pam ta yi tang dang gog tang shog ji jir ni nam na gang yot ta de ker ba me chang shib chog ker ba me den de deb jin ni kang ma shin deb jin ni dar dar deb jin 진비 시르메나 토브랜 게르마인 지송바소 니돈 타르투도 우샤피롱 타이 비브셔탄 신드자피 똥바니 기트르탄 반달라 리피아노 시카요 만주 비브셔 코르도 바르바 니돈 타르투도 제토 룽디브카 타마 장돈던 조크티 겜선 용접 돈담 덴버 응오니 키오파 손도나 사실이 카르티 똥멘 촌즈 유똥와가 촌즈 요브랜 게르 mirtong jongzi de yodmin na tong wa gang yo par kalan ngi param jong ra song kan ta na za la chat tip nam za la mu arnam jang da la arnam big ma ba ta kim du long dang che de so pa ko pa ta lam du long nam nu shan ma ta bar tar gung ba che yim bi shir dang rig ba jo bar nam gi kyang kyon me te zong nga ma ti li kang la tong ba ni wa a te la tong ni ma rong wa a te la tam che rong ma gi mar tong na am jong a me chang ji pa me tam phap bi dem ba ji por nam kyo la me par thar ba 디나 코로 tāngbō chāngdōn ēŋbara nā tāsīngi chīm tāgho sīmā āñi kābhye pāṃ tāngsiāng Wār tālābhye tsir tādhūpa tēbhye nā 타말라 Ndırr lūgshī māxōw rūp 시브르샤고 데르타라 Wār wāñi tōn tār tūg tāng tā mālā chāng i chīr kīr chā yōp rā shīp ᱨᱜᱤᱞᱟᱢ ᱡᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱛᱩᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱪᱟᱣᱤ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱧᱤᱞᱟᱨᱢ ᱜᱤ ᱪᱟᱵᱨ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱞᱮ ᱥᱟᱢᱫᱮ ᱡᱮᱞᱟᱢ ᱡᱮᱵᱤ ᱱᱮ ᱫᱩ ᱥᱚ ᱜᱚᱵ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱞᱚ ᱯᱨ ᱛᱩᱢᱵᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱨᱚᱨ ᱠᱟᱨᱛᱟᱢ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱧᱤ ᱠᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱤ ᱵᱤᱨ ᱛᱚᱱ ᱵᱮ ᱥᱚ ᱛᱮᱜᱟᱱ ᱞᱚᱯᱚᱱ ᱞᱟᱡᱩ ᱜᱤ ᱥᱟᱝᱜᱤᱨ ᱱᱟᱢ ᱜᱤ ᱪᱩᱨᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱱ ᱜᱤ ཡིལ པར སོང ཤང དེན པའི སོ སོ ཚར ཡ ཁལེན ཇི མེད ཇིག དེན བེ གན ཟུབ ཁེ དེན པའི ཤ བ ན ཆུར ནམ ངོ ཉེ ཇི ཏོང པ ཏག ལ ཇིག དེན Tela, kanda kanzub jiv denba tang ton dambib denba tenyi ki nambra yewa teftar nambar mashi ba te tagna san ji ki ftamba zamu tenyi nambar mashi ba Ani pa na teftar ngi pa chandon ki jo pa yo pin dordi yinna tagman ki um dordi imbi kyabam jin ama kibirti. Khurlo tangbo parchir tagman ki tsir tonba shi chi nagang tamale sonbi

데베나 타바치 쫑가 캬브르나 남르드 마바타 끄따르나 캬브르기 춥지 임제데 타브딜레 시브시르 네탄 산니테르 쥬탄테 이짐제 테르바이와 탄 라바스만당 템제 팡바탕 예시 타반 쫑케르 캬브르임 파그 짐종오 데간 시브시르 네 간지 남시 시브신 산니 깜탁 자왕 용 쫑슴 산니 테르 쥬파르 나브르 테르 쥬비 짐제 파르신 쥬 데브 곰비 라프타이와 나삽치 라피 쯧탐 납샹 돔 xaqbi sem nukhbawar nruwa suqqi tang en zan xaqbi shiraw na futukhme ki eshi dem zi pangba nima nipimnyang di dem zi eshi nirki ximmo din a kyabribchi bonda tqtan dana taxin mrdin ndirkab dpali kantag dixir nyan tun girwar bshar nyam dang rangsang gi tang tebjin chul gir gir dotpa zo pandala mabtin topar mani te khoyr na tsarul parul jomok mamtong jin jik zong batang lok mon gli kata yana na yo patang be pa ni ka ga parm rāng rāng gā lāng mī nyāng dī mūn dō shī pā yīm bī shir tā wā kiāng wī nā tāq bā chī chāng yīv rā kā wī sū 디브셔름 ki 바르남지 응존 지그송 비브셔루 타바창 테라 만바냔 투키 탁바탄 랑랑르지 탁바르티 니서왕보 탄 응제원 쇼멘 키이 모키 테니 람 파르치르 남자금 송바르 시무지 레브샤토 타신라 길람드 시판 찬니 키 탁바 드웰람드 시파상 도르지 탁바지 니습시장 རྱས ལྱད དབ ཟར ེད ཐམག ཏིར ངོ ནས ཐུར ངོ ཡོད དོ དང ᱛᱟᱵᱟᱞᱟ ᱪᱚᱝᱡᱟᱜ ᱠᱮᱫ ᱡᱩᱠᱭᱟᱢ ᱡᱮᱵᱟᱞᱟ ᱠᱮᱯᱨ ᱢᱮᱯᱤᱵ ᱥᱮᱨᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱧᱮᱨᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟᱠᱵᱟ ᱥᱩᱥᱨᱢ ᱡᱤ ᱢᱮᱱ ᱤᱵᱤᱵ ᱥᱮᱨᱚ

Тэ нигэн дур дирнам квартэг дившиг дявжэтэн гарватан дэрвала мэрнэн дур дила мэжу чунь тан галватан хэг даватан чи тан пьюмра нэпи дыпан дапасу шируби лам тамбатан санджи чуптан ба дибап чуб жит дипр хомбали дирма дипатан зэян чакватан гарвасу чу мау Tila tokpiq ni tangbo tina, divsi mar takbar somba tang garwa, longka takbar psiapa tang, zavchi dungar tang garwa, psiang sim dendur psiapa tang, churnam dagme pa tang garwa, tambi udaga chapar psiapa tang, nyangdi jiwa tang garwa, nyarangum nyangdi, lara jiwa vlangin tsang zindu, kyun tangbo ngor takbar nangwa takba kyun kang, dungar Шанчив сэнх пар намги ширим чоки тагби дэр мартави ширдан кюн самба arang nyi la ju batang arang gendar la ga nam syertang za pi syerta gya chi syer chu nyi tang nang garwa me chi tar to kyi bar wa lekin ta bachi mbone sa gi kyi song ba nyi yind chu ji syer gya ta mang gi bi syer tang kam pa pu dim bu dor de la ga ju yumong ban darwa la tong ten chang jirun jong wi chu ni tang yang mang gar wan yin na sang ji la an zhe na de pa chu nam ken ji gang rang rang la so pa la an ju pa yin ge pan gang zhan la pan bi wang nyan tu kim dor de la so bo de tōngba nye tōp tāmbi chū nye tāngyāng mēng gārbi wī shē rō tēr tār nā chū kīw shiā jā tāng gārba mē tō jī sōngba sōng tā yī sō tōg nē xīn bāgāng kion mē tē ngāq dāwab shiā bāgāng zōng ngā ngā nām nō gōmbi rā nām bāchā yīm bā Kaan chokchik kaan taan kaan taaqkii daqqim saaqin toalimba prikirvii chaloon naamlaa tivshi baataan thong baataan zhugnayaani prihvshi baat ternimlaa tetaqnii ternam givshan chibgi girkirlaa. Tetaq tamchik kaan rimkii daqkii saaqinii lango prikirchi qi molim tapartar cilar dhubabzhooyi nipaameykaan molim yawangii. tokni vji bagang kyun me tif tokin barwa takba chi mo ngi par wala mu bi sem chen ji sam ba tang la bu sam ba wan du bar nam le na chu tang do tang yer tang ti ta ta mi par tam ba jin ki tang rang tang tan batamchiki iiwani shirgeti ba konala yuki zyanlani iyo ba mayin zyan doqper ta sirela suqbi tevshan shiqba namgi ika teq batatiti iiwani zapani iyo bayinbi otchongi maptin bayin no zizog gajirib shiap artirin ta pivshiro toqni hna pao cho chi nyang borom chi na te lek zhen bei rang war kir tang bor cho lab shig jigam gon de kang kin khor war cho cho mi chin yelang te ta war zhug zat tu ji che lab ge ji sok sha pa ta ki lek yang ta ba chim bu chu shim de ji pi dor din da ཐག་ཅི་ ནག་ཞན་ མ་གུ་ པར་ན དོ་ པ་སོ་ རྒྱིམ་ ཚན་ རྒྱ རྣམ་ དང་ ཤིན་ དེ་ མ་མ་བུ་ ཐག་པ་ ཅིམ་ བོ་ སང་ གི་ གུ་ཀ་ མ་ཡིན་ པར་ འདྲ་པ་ དག་ མ་དོར་ དེ་ རྒྱན་ དུ་ ནར་ ལོང་ མ་བ་ དང་ ལ་ཅིབ་ ཤོང་ ཤོ་ ཡར་ མ་ཡིན་ འདྲ་པ་ དང་ ཡོད་ ན་ མེད་ ན་ ཡོད་ མེད་ དང་ ཉིན་ བོ་ དང་ ནར་ tinger serna man ba kin teno man ba kuna il ji sogum jongwarta bi zayang loqma lo jiptan togmey ta ying nen dang je wa la na soba mang bun japi zo nder na ms tong dang ri pab zambu tak ba te yang san tsir lagang xi mo wung u zo ni ts mo pi tan te tāng bōn ār tōnbī xōngbī lōnggī tāmchū kāng jīg yīl marpōng rā lam dōu zhīt pī nir dī tab kāp rā tāmpaqshāng gīm zhīt hāntr bī tōp shū pī tsirx tō rā tōnbī rīq sīg nīpa džōb shīt džōb shā zāqmik kī

yitti man jib shabrab shed chan chobrab shipi ton jitum sho le nam chur war kam shi tam tik don bar ti edur ji kin jib chung wan ngi jib to ji song be na yitang kor wa tang ngom mong bu cha dong le chu bi shi sang nga ga sam yang na nod man nam la sang chir jin do shi pe de bring jib shi sang su jo ti ti le sang in jib shi sang nga ti edur ji tang pam ji chi ji song xiang ᱫᱟᱨᱠᱟᱯ ᱠᱟᱝᱞᱟᱥᱟᱱ ᱤᱨ ᱱᱚᱫᱢᱮᱱ ᱛᱮᱜᱟᱝ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱠᱮᱯᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱢᱞᱟᱱ ᱪᱮᱨᱡᱟᱝ شغریلام گون بر سین باندن نیم شپ بیتاب شی کبرچن نور ما شوا تاکو ترن نام شی رپ ترگ جانل دیم با تان لام تان رین جون رپ با تان نینج چا تان نیانگن دا تاب تان رپ با نیلا یو د جی تون گیلن جو پرشا پالی درن تاب تان لام تان زون گی دی جی شوان کاندری شی دانلی ལེགས་ཞར་ དེ དང ཅ་ཞི པ ཡེ གི ཕྱིམ ནང གིང ཡེ་པེ ཚ དང ན སེམ ཅ་ ཡ ཁོ པ ལ ཇུ པི ཞར་ དེ ཁ ཅི ཤ བ གམ ཡང ན ཅིག ཏིང གི ཅག བ ཏར ཅི ཅི ཤ བ ཅིན ཅག པར ཤ པི ཏོན ཅན དེ བ མི ལེ དང ཅ ཅ བན ད ཁ ཅི ཡིན ཇོང ཞང དེ ཐམ མ ཡིན པི

대니에 더 탁바임바노 두르지 탁바티 니흐지 서탄 파로 톱첸 비츠르 디웨타 디유 다그니 хчик тэнди прекер паго узим жон юпшеро рикпан зэмби дерно чипага деврах шак бирин гчан юпшер рикпан зэмбарти ти айва мям жүр кинжива кяпшин дон запали lam la chupi lam man bi shag ja chim bu shawan tar shim bi ring zan de dan de shapa ta ka char tang tam bi sang ji bi shopa kya bar chan di zok par shi ne san ji ni ter wi shara ter kap shar te nyam jor der war long chang ba tarpshin dayi toprapshi chitang pongzang ka dhirwaali rinzang yidir no jibshawaan rinzang changar namgi la pizhatang tawalong ka chibim ta dhanyi kir tondo jiso dhivi thagpa jibshawaan dhivi katang isi gitsar girme kiw dewa chimbro chakpa tingit dhar muan samda lam dhivshini pergi ki tonglan ka lam ཁེ ཁེ ཁེ Dīna tāqbāgāng yīndi lām dī kāwā mē pār mīr tā yīrlāb shī bīb shiru jīn jōng wō dīr tār nām tsañi dī tā qa tūn sōng bār nām jūb shiā tāng jūb shī kāng gā wāng lī yīn xī na ār yīn zāng jī dīr nō qi tūn tsū dharka waq dhordze taqba zhivshaba tqba chenbo nyerli a raan kang tsu pyr shirta gomba ji mawa shiru ki samkatang thamba di kyang dar chi zap jang khyabar tame empak pi goni rik panzam bi der nup shib chak dup chi nagang mangar te shang da kare te lak sang ki thang pa der nup sam du maak tokparan do te en rin zang ki der nup chib shabar chak pa shang chib sen khuy der nup jang en nup zi tang sang jik sang vi sang jim chok tambo sang dur ji ta pa par shin ta ba li kya pram pa tsar na kya pram ji li pram shar ti tsar sam jom ma li don chi ni na gang mar mong dang ta mang ka ba ba ᱪᱤᱜ ᱩᱱᱡᱮ ᱪᱤᱵᱟᱞᱟᱵ ᱥᱮᱪᱟᱝ ᱞᱩᱠᱪᱟᱨ ᱛᱟᱣᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱛᱚᱯᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱩᱱᱡᱮ Roma le la ta yo na ta de tu ba chen den Tē kōnā nidir tōk bē, tāp tsir tēmē, tāmbā yō pē, tāp kia mām rā sōng shiāng, wēr nā chōng kēr nām kē māxāng lēt. Tē nē wēr mē pā ji tok ba ki che chang kyun me ti chu ji sha ba tir ta na mar mong ba ta thap mong wa so ki pi ton na ram zong ju ko nam ju kya bra chen da ho me ki tsa chim dang gir min ha ki ki de ba so par shin ta par mang zam yang ma chak bi te te li ཁང ཁས ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས tabla marmon bir şey bip tam simjin kın dolleg düp ser lochin lan tab tam çed ayi va namjir tır gimçok rovi to me son bayin ji katıp tan don bas çok rev tap ji dır şan tatıq ji sinzin bir mini bi dır parşin çok soq ji tap de pa zir öv jarni ti tan de dır şan tam çilla ji sin rovi tab perna tan bur rang rik tan sağla soğni bir şeyni doçıq çevi ri jan ji doçıq do ji ཁྱི ཕྱད མི གིད tang yin དང gomba དང གིད དང གིད དང གིད དང གིད དང གིད དང གིད དང གིད དང tenye tela ngibzhur zhang ndo pi ton tomze pi tanbi ton tepe xong zhi nyon mongba xie che war nam tangbur madne rinbe ish er tongba gomba so ti rangbur gubar tokma nyid ne sem rang rang gi chir trindo pa te tang tanbi tab kyang tonba khair na wang nun gyo wang tar chik ala tam gya ndo nam tomar pangwa tam la yir gya wang nun gyo wang la mubar nam shikshin sogo rang do kyo ji san jukpi tab tang nam jor yo pe kawa me prab shiati rang gu mu pab zin do shio pa nak kawa me prab chabi shir tang tsar jun li ndar dimbi te kona nye kir nam jor pa na te wambur nun bo yin nu pewe na wambur nun bur nam na kan zhen ta gab shi na ngan dur nu gran jirwa tin ki shin ji ma lok bi tab lam ki bi kan dum shu bi ne gib ta juk chen na bar ta bi ne to bar ngi roji ngar bi she نترپاګم سابګپا توبنییم بیفشر تا ته چنچ نیرناګا چر انی گوروی لمجوټه رنګلا دره پیرترنګور وامی بیفشر لوخن باندری بارنی کې ټونټې کونانی لا ایو می کېم فارور د سیمې تګبان مرمون بارتي لونډن ری پیختن لا پارتي ستګ باګور د ژی تګبان مرمون بارتي لونډن باتن لا می مانګې یم سمګون وګو زان یان کاو می پارتي دی واچیم parur tupshin bani tan nyum batang, nyam sim nyum ameipa gu, gi lam tupshin bina gi taqba gu, mdzevi lam tupshin bina mdzevi taqba kya par tu paqsu. Zip jar jan, der trip jar bi, tab mawa tang chi gwan bu ornu bu gwan tupshin bri yang shukki xar lo. Yang Jibaw lana me patang, esiw lana me patang, zonjiw lana me patang, dipsha malipan dzimbrindi patang, yon mung bap shingir lo patang, shingir lo pam nir vatang, Lāṃ dhīrāṃ mīk bīvshir tāṃ, tāṃ nīn zhīn tōp nīn ngōn sīn māyīn bī, tōṃ sīn nī bīvshir tāṃ, tāṃ zhīn kyabar chānlāq tīn bī. Rī dhīr tāṃ, ū dhīr tāṃ, lī tāṃ lī, sī lam diye dirshir son bipshir tang nyomong ba mar pam bar yir khabar de sini gi ani sa ta bu gi pong yu shir tang chu bi ram jin dang de wal ap tin bi zog ram gi nyomong ba shin gi ro bi shir tang de bi on kir ba sa la ju ni to bren gi ji par ta ba mai bar tar ta ni ta gi shin gi ro bi shir tang ko kom ba tsir chi ni la to sang gi nam gi shk la gom ba son ni da tang tu tangin zin zon ᱡᱩᱨᱣᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱵᱤᱵᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱛᱟᱱ ᱵᱤᱵᱥᱚ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱵᱟᱢᱟ ᱵᱤᱵᱥᱚ ᱯᱟᱥᱟᱨ ᱩᱨ ᱠᱤᱠᱟᱛ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱥᱚᱜᱫᱟᱱ ᱟᱭᱟᱢ ᱥᱤ ᱜᱤᱵᱥᱚ ᱯᱟᱛᱤᱵ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱯᱟᱨ ᱥᱚᱨᱣᱤ ᱞᱤᱝ ᱟᱠ ᱜᱤᱵᱡᱟᱨ ᱥᱚᱜᱫᱟᱱ ᱩᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱤᱵᱥᱚ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱢᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱚᱜᱛᱮ ᱛᱮᱨ ᱱᱟᱢᱞᱤ ᱫᱚᱠ ᱵᱤᱵᱥᱚ ᱯᱟᱠᱟᱛ ᱫᱚᱢᱵᱟ tin bin jabar mangir ki ndo pidong chu tam chila tin nim yer ton jabar ngir ji sok tang kar tip shang chim chong don na ale wam la bar ma sha jang chu tin kor wam ma sha gu shi na shang chim ni da zer nga na shir chir gu tin ji sok dor jin chang ngi pe tam bo te in da la yo pi shar linga ka gib jur pa che na le la gu ni song la gu ni song bar shirim thang ni do pinje yo shang chib jiba la ji so ne sim yem be dang bor ne sim tsar che chang xia wa zhen khur mo xia gu sim la wang ma to 참머럽 지빈 산지기 응우접 여러 담밥 지 참마밀라니 반 참머럽 지바근 접더로 디베르 나바탐지 참마밀라니 tāṅgur sīm bāzhīq wāndu wīsīla tī jīla wīsia wāzhīm, wīsia bāndana, tāp jīm chokku wīsīla yāqbar wīsia tū yāñ yāñ lōxu nī trōmbi wī, dī nī nōtī kia paratāṅ, nōtū wīsīpi chūtāṅ nī, ᱡᱚᱢᱵᱚᱵᱮ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱤᱥᱤᱨᱞᱟ ᱪᱟᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟᱝ ریزیک یونگ چھ تارف شی باگو انی باوی وی چرلا لوخن ات شی شاباب شوسو جتی شابان شی وی گتان شو بی گتان تو بی گتان انی کی گتان نام جرت گتان نام جرت چم بو گتان نام جرت لانا می پر گتو زی ودن د چی شان لوخن باندر پارنی تب دی گلانار تی شی وی گتان شو بی گتان نام rap to jong sar lik dur jin chang chi mu sam ba tang wa la nyar wa tang kam tang wa chig yi wa li ng gi tan ju na ba nga rak song de tang shu ba tang tang nam mi yi so tang tang tang mi tang li tar jitun ᱫᱚᱵᱥᱭᱟ ᱪᱚᱯᱟᱛᱟᱱ ᱟᱱᱟᱢ ᱡᱩᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱣᱟᱞᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱞ ᱢᱩᱯᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠᱵᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱮᱥᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱞᱤᱱᱤᱠ ᱛᱤᱥ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱣᱟᱞᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱞ ᱢᱩᱯᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠᱵᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱮᱥᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱞᱤᱱᱤᱠ ᱛᱤᱥ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱣᱟᱞᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱞ ᱢᱩᱯᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠᱵᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱮᱥᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱞᱤᱱᱤᱠ ᱛᱤᱥ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱣᱟᱞᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱞ ᱢᱩᱯᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠᱵᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱮᱥᱤ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱞᱤᱱᱤᱠ ᱛᱤᱥ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮ ᱤᱣᱟᱞᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤᱞ ᱢᱩᱯᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠᱵᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ tōmbē jīr dēnyī sō chū jīb shē pār tā wē sāng wē shēnā nī kia īwā sōk māng chak chī wā tār jīr dēb shēr shē nā shē wā tāng shū pā tāng nām jūr tāng nām jūr lā mē kī jīr tār nām tē tāng bō nā gā jīr tār tōng dī kiñ dīr wā lē tē kō nā jīr tāmbi chū xī nā xiawī jī lā sōkpa gu, tē lā xiawī jī nā tām tsak sam jī gyar wō tāng jōng bō ndar xī lā sōkpa rā tē kāng dā tī tāng rā māb chī lā sōkpa rā nā tāng tī kā lā mī gu nī tā tāng ngū tāng ᱟᱡᱤ ᱫᱩᱨᱛᱚᱢ ᱫᱤ ᱡᱮᱨᱮ ᱠᱟᱱᱡᱩᱯ ᱥᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯᱨᱞᱟᱜ ᱢᱩᱥᱭᱟᱝ ᱛᱟᱯ ᱥᱤᱨᱟᱯ ᱠᱤᱢ ᱥᱚᱯᱟᱨ ᱡᱟᱪᱤᱢ tāng 땅 tāng 땅 tāng wāng shingba lā sōkba nā tsokdezhāng gīpi nām yur gīt jibshāgu zhītāng hirnām na ngōy shinggar dhīrwa lī māqba tīngi dhība lā sōkba nā ngib yorwa tsōghar kīrwa yin moqil shiibshōpa hirnām yāng mīpa mā yin no zhīt nā ngi nām yur 남지르 기게드네 데 디발라소 바고 지소 지바나 디밥 시말레 타타 샤파이 강강무미 시르베티 탑능 분산이 또지 땅 걸리 칸도 마이 기드 기드남 칼라 탐바르티 지송 바르터 탑시니 비 남지르 기 탐비 르기드 근게블라나 메 브르케르 유셔 남지르 블라나 메비

dorji nyang jin le ndan nyang bun chi ba ji ji yi wa tan ba u tib sin tan lak chang dang go tang te be si par sia yin do chi gri tang da be dur sia nam der yu sir chi pa te ta lam du chi bi ji de bi jira song ba tang dorji kir le man bar nam u sia wi ji tu sia man nam ju te tag la sim jin chok la nam ju chok nam ju la mi te ᱥᱮᱵᱤ ᱡᱤᱛᱚᱢ ᱵᱨᱤᱱᱡᱟ ᱯᱟᱭᱤ ᱱᱚ ᱠᱟᱝᱭᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱧᱤᱞᱟ ᱢᱩᱱ ᱵᱨᱤᱥᱤᱢ ᱵᱤᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟᱜ ᱡᱤᱝ ᱛᱟᱯᱤᱨ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱫᱮᱵᱨᱟ ᱥᱮᱵᱮ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱥᱮᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱡᱟᱝ ᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱯᱨᱟᱱ ᱜᱮᱨᱵᱤ ᱛᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱵᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱮᱨ ᱱᱟᱢ ᱞᱟᱱ ᱥᱮ ᱟᱭᱟᱱ ᱞᱟᱠ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝ ᱵᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ يان কা জি তি 르스 똑바탄하기바아잔도 콤베 토키시바탐치누보탐치라니젠도신주버마씨비다니침보 티르 나 블라 삣위잉이바마송테탐치시바탄탐치쇼 콤르 기라 jomden deje somba yin no tetar na simjin tamji ki ton gyu shay yushir nam bab jiu na zo bi tap tang dam bi ngak ki tamji somba yin no ji so dr shi kam dang wang bu shi ja ki ji de bjir somba tang rap to jong sir li de la rap tang jang khto mu gorik chin la gong de do to mu khman bi rik chin nam git tan do do chi ma ji рап намла рап намла

nima بي جيتو تن دم بي تن سملا الله بان زم بي جيت تي تر جيت نام باب جو جي سوق تي لاف جير بي غوني تان لو خون الان كا كالا شي ان زبي دو جيم شان وين جير وي لون غوخ تا چان بار تر مري وزير منګرور ډېپی هیڅ څو ټوبا مان بو شری یو مو کې ټکا سوسې بي کاپ سما کېږي ریز یو ځکو دې تر دې دی ځان نی په لې دې تر څو څو ناسې ساينا ᱛᱩᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱪᱚᱣᱨᱤᱠᱤ ᱪᱚᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱵᱤᱜᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱵᱤᱜᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱵᱤᱜᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱵᱤᱜᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱵᱤᱜᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱᱤᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱟᱢ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱱᱤᱡᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱚ ᱨᱤᱠᱤ ᱵᱤᱜᱚᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱨᱤᱠᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟᱢᱚᱨᱤᱠᱤ mayin bi de jin se bir la tin baji dak ti ton ti jin den le kya zyan yang dana kha chi ni mit paro de rak chang la tin chang yong kem ba ji song so de ter ter nam san ji ki ter ti tam chi la ni shang ri sam bu nan di pr nang ki kya jin ji ten ba ri ki shu pi jindum shavi jitan yiwa parchin tsumbarab shibi ton trimochi rik rngarab shi kyang mangarilo narim jorji jilla rik jawandu shina tsawi rik ngi yiwi jitjan nga tang shimurab shibi gyar yang jirte dorji tsimur rik nar naba tayin jo rik nar naba gyar sondi dor dana nabar nga asanji dorji rinchin tang chudang le tang nabar nga shik somba tang chin nar nama chin ila nga shibi tētāq dāna tāpsi nī sāndi tē, shāngchib kī sim sōr tōmba tāp kī kī tāng, shībshīn sōr tōmba shīrīb kī kī nī sō, tētāq la yāb yīm gī dhē yamne tanja ta tu sangja ha ji sha wa ne jin do de mo yim ra do ji sha to na jur la na mi pi gila tu ru chang ni sa jer te par gila ndi ba gil she ma le ri jer do ji chan nam gi kho lu jer wa chu ke ja ji mo kyu par nam na ram jong o pa mi ton jom chu ba dur chin chang te ru chu sha bi sha tang mar gi la gan te don chong bur ni jul la ma le yan do ji sen wa te nam na do ji ni ma tang e pa ma kar wa ger wo tang wang shik tam chok hi re ka ji tang gi ka bri ki song bar tar ཁྱུག དེ ཡེ རེ བ ཤེ རེ དོ མི ཇི ཇི རེ བ ཆེ ནི སུ དེ ཡང སེ ན སྟོང ཆག མང བོར འཇེར དེ ཡང ད པར ཇོར བ ལི རིག ན ང པོ དེ ཉེ ལི སྟོང ཆག ད མ ཤེ པ ཉེ དེ བ ཤེ རེ དེ དེ དེ རང ཞག ཅིག དེ ཅིན ཆོག ད ཕན པ གོ ཇི རེ ཇུ གོ དེ ཉེ ལ དོ ཅིན ཆང རེ ᱡᱤᱨᱤᱜᱢ ᱛᱟᱭᱮ ᱯᱟᱨᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨᱛᱟᱨ ᱡᱤᱪᱟᱱ ᱛᱤᱨᱤᱧ ᱛᱟᱸᱡᱮᱛᱮ ᱮᱜᱟᱱ ᱨᱤᱠᱴᱩᱜᱞᱮ ᱥᱚᱢᱡᱤᱛᱟ ᱪᱩᱥᱚ ᱥᱟᱭᱤᱣᱟᱜᱚ ᱛᱮᱨᱱᱟᱢ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱢᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱡᱚᱥᱭᱟ ᱡᱟᱯᱟᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤᱣᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱯᱟᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱤᱛᱨ ᱢᱟᱢᱵᱚᱛᱟᱱ ᱞᱟᱢᱠᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱥᱤᱨᱛᱮ ᱥᱟᱝᱫᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟᱯᱛᱟᱱ ᱥᱤᱨᱚᱵ ᱠᱤ ᱡᱤᱪ ᱟᱭᱣᱟᱱ ᱛᱮ 시디 돈바네 시름 게게 또 강다 기바다 랑게 대반들 유셔 하푸난 바 돈비 키르 고르나 탑게게 또 강다 웬메 탐시로 젠더 유셔 데타가 타나 지스템 돈비 하무난 바 키르 고르 돈바네 시름 게게 또 Gaynabirta aunque ilhaar toombaani tap yi gitu Ka League ehmen, Breakshet program Kan dibsenan gircataan shang jip gisi Washok은ka ik borgab sadece 3 abr daep Elhar toombaani shiribgi gitto Ka we rahtana jikhtana jawi Linabar toombaani tap yi-ge to Ka we na jikhtana carwi Enabar toombaani shiribgi gichi 2017 rezat si Franzu Atayangakasyri Narin dhirubiki ᱥᱟᱢᱤᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟᱧᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱵᱟᱞᱤ ᱠᱤ ᱛᱟᱱᱡᱚᱜ ᱥᱚᱝᱨᱟᱢ ᱵᱟᱭᱤ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱤ ᱯᱨᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱡᱚᱜᱵᱟ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱢᱟᱨ ᱡᱚᱛ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱴᱮᱢᱤᱱ ᱜᱚᱞᱤ ᱜᱩᱱᱡᱚᱵᱮ ᱠᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱯᱨ ᱡᱮᱥᱟᱢ ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱚᱣᱟᱛᱤᱱ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱤ ᱡᱤᱛᱚ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱵ ᱭᱟ ᱛᱟᱯᱨ ᱡᱮᱥᱟᱢ ᱥᱤᱨ ᱢᱟᱭᱚᱣᱟᱛᱤᱱ ᱛᱟᱯ ᱠᱤ ᱡᱤᱛᱚ ᱡᱤ jukpa la dur jin zin ki song ba shir parum chin bi tam dan nam jur mar ju tib shig ge chim ro rab jur bi kan shir de ni lan jukpa nam jur ma 시럽 xchik bin gir maa yin tap tang shirib yonchuk ba, deyvshan shakba namchor xong zidang, do jenganjali shirib tapke dhanyajgit, namchor gitul jobrobshaya, namchor tapke jayi min shirib jaykang, di gin hin banzer le tap dang chi ru dang ni ji de te na ngai xia jin yong xi dang sang wan di ba le tap dang chi ru nyom ju ba nam ju ru jin xia pai kang dong mi xi to ji dang yang na ji dib je ka ju sha tang ju chi rig bi cha ni so sur chi dang shi chi sa bi shi shi sam sa wa dang chu ba dang cham dang ji so yi chi cha dang zong shi ki kyan kurup jesham shagir dabayu sanuk shivab chagdan rabdub shat jidang pan miri gyu chariq zi gyik sanag shivab chag samdang tibshin bam chag ngarnam shat jidang jibar gyu ngishtin jina tom chag nyeshir te te yi chongme te yu shiv shat to jidang nor viri gyu

yi si do ji ka le ti bi ji le nam ju ji mu ji ji ma tong chak chang yi xia ti ji bi xi na na la ki ki mi chidung nge to jipa na namjur mi git na bab chidung lagu jipa tang dorji nyang jinle ek sangwa di bar tong chak chi dorji m changwa bam chak san gongba long tong tong chak ji hamo ji ji gyav dan chi atar tan ra ni gyav gyad te nye brab she pi git tam chak chi mbo ar ngab chir na dorji ngan di tong chak chi kan lep ti bam bam chak chi nyam sabuk gyar nga nga nyam nyak sang war tong chak nga zi tong chak dun nor tig bam chak chik zi dzim chak tong dang dya dur chik dur jik thopa gyab gyab dey gyar tong gyar tong dun tam chik ngoy nil sim jang par pao chik sang chen dibab gyar ngab chik arin chen dong bo gyab dun ti ki gyab gyab chik ham tan chu ngab gyab dun дэрнэм гомби все чэки на ян так там брыся дэно ни нин чэт пай дэт чэ и вафтан ба у зи хон барта ру дин кур дир гэлэ ка сог е ке сам чэ ха я ра валар дэно хтя дан чэ ба Yalla soqba namgi, gorqiong tatoqsoqgi, riq nalhaqmi yaan nama niki soq, choochukta haas soqki ingeri, rangriq shoqsa, nirni marlonga ayan soq, iwa i, sosri ike, iwa namgi, roiibgirvi, roona namjir, matang namjir, git, ji, sarchi sochuktaqba, pargi samchis tachukta, ayan sochuktaqba, margil samchis tachukku, tshata namribjaqba, ayan pargil la rongxirli, sarchi samchis taksim, mangim ཁྱི ཕྱི དང རྒྱ མཚོ དེ དང ནམ ཁ དང སེར གྱི ཆར བ དང ནང གཅི ཟནི དང དེ ཤིན གག པ དང ནག སང བ ཡེ དེ དང རྒྱ དེ ནམ ལ ཕན པའི དོར ཅིམ ཁ འགྲོ དང སང གྱི དམ ཆ རྒྱ པོ དོར ཅིག ཅིན ཁོར དང སང བ lalr kabzig dondon gi lomshi ki yitir gi lalr chok chrewet ki yitir gi lalr sin lapi tir ti gin men chabra dr chari panzam bakpa otang nam jirmi chogla jo jo ram dra tamchi vi dramin gi tir ki na wa ta barnam su koru ship chang tu shevi gin nur tum bam chok gu chu wi ke ni ki o men de jam par la sok ba la so ro tan chang sum chi sa sum dang me yir sok sok sum ba gang chi rik par a gong ni jambi ayang la ga ta bayin ji tang pong zang ge chang lu chen to som bar che pa so chen yu bi che ro de ga to mi jer ne som ba tang to bim ti ja khar shen ri ge zip chek do ro so ji che pa tang ji tim bi la la so bi mi pa to bi shen ji la pa so che ri par yo to chu bi ge chang so ro og man chen bo tang sim chi ta sim so zu tam bar ti par che ri che bi ge tam so so nar 주신 잡이터 소르 송생 젠느 젠트롬시 기네 이 마니 바락담름 자토 라나미 비긴 오그먼당 가든당 르르 기스이던 워든 디르팡 기운 쇼르틴 라소 바니 기우십트 근조베 방가당 데와 당 축김 정니 타라 침부 포정 속 중생기 예 돈바 아코르 돈바 티킨 코르로 라소 아랑 돈바 ᱡᱤᱜᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜᱛᱮᱱ depa nga ji ᱠᱚᱨᱚ nge yerin koro tamada ba deva chi mu chi karam jeni odur je nanda mishik pi ji khang wa chi mu chu chen korlo ti tag do korun za to jiba tambi chu te tag do pa bo tīr ngōndō shārī wā kōr gyāchī, tīr ngōndō mōngarī kī wā kōr dāncha tāngchī pār nām nyāng nī dē pā nā lhā tā kī gē lōng wāng yō pār nām nyāng dē pē chōm nān dē kīm dōr dē tāng dāla wā tāng mā mō tāng mā dhok sō jīm chā wā rā shī pā anī tīn ō chōng chīm bōg sā jīn yé kāng wā lā gēn dān gu nē ene kangbo walang da gambo par kuti ti zamzir ki walang da samji sa ki zher tongba na ngok nebi kanda song nip kar kyang zhowi zho mam gom bom zhug na ter da nan zho rab sha vi lo yo kyang ten paru rab shik shik chit eh, zhir yang Kāk dōng rāng shōng kō mi tsï te, chirgi nōm xī wā pali, Tartir tīr nīm ngā ingir te, semchā tin, Rōwī dōm ma tēn dē pē, tāmchī nōg rāng jōg pirtōng. Dē pshī sāk bār kā chīn jī kirt te, kī lā sōk pa dōng rā ngion mō dān, Sōzu kī wōb dāk dā ngā rī kirt te, tē tōg xī pa mē pā rī kipar pshī, Khī paa tōg dō gu bē bā yōc kishin rat tapi lama ti shivshin walang dag chang ti tar song yi tsip chil yi drab shong go de ne kang bu ri pön cho pa shin ti chu gu dang hong zin lang de la ra gong de gin dal la par de gon bur kan me par ti tu ne sonam le gi rat je war song de yi hong zin chu gu de yin te ti sam ge pa ᱪᱤᱛᱨᱚ ᱥᱚᱱᱢᱞᱮ ᱤᱡᱤᱥᱮ ᱪᱤᱨᱯᱟ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱠᱤ ᱥᱤᱢᱪᱚᱠ ᱣᱟᱞᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱛᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱢᱚᱵᱥᱟᱢ ᱛᱮ ᱫᱨᱚᱛᱚᱱ ᱜᱩᱥᱨ ᱪᱚᱜᱱᱮ ᱵᱞᱚ ᱪᱩᱥᱭᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱢᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱤᱠᱟᱝᱜᱟᱣᱚ ᱪᱤᱡᱟᱨ ᱛᱟᱵᱨᱚ ᱠᱩᱫᱮ ᱪᱚᱱᱱᱮ ᱫᱤᱜᱤ ᱪᱩᱡᱤ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱯᱮ ᱟᱱᱮ ᱢᱟᱝᱜᱟᱨ ᱫᱤ ᱥᱚᱦᱚᱭᱤᱱ ᱵᱟᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱡᱚᱜᱚ ᱡᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱝᱡᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱛᱮᱨ ᱥᱚᱱᱞᱟ ᱩᱴᱨᱚᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱞᱟᱢ ᱪᱟᱝᱵᱚ ᱱᱮ ᱢᱟᱨᱠᱤᱭᱟ ᱡᱤ marchi jar sa mi pi ta pa che ni mun chom nan de thong ma tha lang bo tang ta la so pa rang thong ra chi che tum bi dam chi ni per man ger go chong chim bo thong ma tha tum ba cham bi rang thong wa zim chi gib zong ner me pa de bir xiq pa nstaq dam yem bir xiq pa la la yen tu nam nu yem bir xiq ma bi qir ka ba ni ka yu chim yem bir ma bi bir yishin tong a gam man di tse ngon no chon го ki go chong chen bo lab zhigo den jib shi tse tab de ma mu der no tso ure kiri yuk tambam ta tak tang rida sin san tang kanga wo so kurub shi tang chi ba ak ta ni gyar tsib to wang kirwa chapter to maker na chu jovi gu mayen bi wo chong chim bu tetsar chir ta bi ndar wa ta na chu wen so ni pa ge ta har har tu tu so so nyan ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱡᱚᱱᱥᱚ ᱭᱟᱨᱛᱨᱞᱟ ᱡᱩᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱥᱚ ᱠᱚᱞᱡᱮᱞᱟ ᱪᱩᱛᱚᱢᱵᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱣᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱚᱯᱛᱮ ᱢᱚᱢᱵᱨᱮ ᱪᱤᱵᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱩ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱛᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟ ᱴᱨᱤ ᱥᱚᱯᱨᱟᱱ ᱛᱚᱛᱮ ᱢᱮᱯᱟ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱛᱚᱯᱚᱨ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱮᱭᱟᱱᱫᱤ ᱛᱩᱞᱟ ᱵᱤᱡᱟᱛᱮ ᱥᱟᱢᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱜᱫᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱵᱚᱨ li nyam chong yin do yi tsib chi tsib mit par de nok sam zan ma ni pe nga chom du tsib chi jo la she chro de nok sam ro ro sha u ji ta de le kyang nga ram do de ro ro sha so ge long ta ki kyang te bjan do ge go ti kyang ki te ni de rinab ji nam jir ngab ya chi tan du tan wa tan ne tun kan ga u shog jir na bir tin sim jin nam lan ning ji sim ne bir jir chu lan ne kibab ki sam bam som bir shog balan ji sara me ne sang gi tra yi shog su kor de go u tu ne er gan ram su chir tru gu bir shog shini de kim dur ne su sha pa tak chen yo ne chi du ge ཁར ནམ གི སིདེ ཅི ལ ཅི གི མེ པ གང ལ ཆུར ནམ རང ནེ པ ཅི དང སམ བུར དག དམ ཆོ དང པ དང དོ མེ པེ སང གི ཇན དུ ཆུར ནམ ཇོ san ji ji sa chen shen de dharmo jer ti ji kya pra shi ni dar ke da ki tu ba ti chi na chom de yer war na sa chang chong war ta ki na su ju so ji de war tam ban a la la do chak dang ma dr ki zer te ba ki man ji tin da da de mer ta bar na kya pra me kan ge ren chak de yer te yon dan ndark tuji rabjer te te yang te rang jabai ji so te ne ngar dev zang bola dev ji chungur kor chri ji dor de sam sha to ti che sam kala kan shi ko cha nai chu ji nam jang da ta da la mo sam mo ji ngun ji tsar tang chen me sha dab chung ba ngab gir chi ki ma chang wa tam chi ta le e wa te kan ga wo la ta wi shi ru te ki ma che dag chi ki chun cha pa mo sam nan thong wa li mar tak bar to ji chom nan de te yang ta na thu pi lam da se bar ki to ji sam ne 사탕 মতান 함은 얼르는 ምকির 시그나 জিখ সিغن হ কেচিখ জিভছৰন সজা জি নিسن জুম মছিদৰ কি ওনা না তাম জি কেন বেটংৰ গুণ টনা গি লউচুকান্তক জগলা ছছন দামৰছি জিৰ মেছ 랑데 তেত সামসাম জিলা নিম ব্ৰেছুন নি মুই সি চি তে তে তাং এনলে লাং দে ছেตানদান বা গংগাও চউ জি লংতে নাম ছেตানদান বা tangbo so dina chamro chu ba kangi kyang ma do pe da na chu so on da nan drwa go on da nur ton bi tam ba nyam de chi so de jin de chom nan de gim dor de chong nan chong kir tang yir kor tang yir pop chang kor kang kang de te tang te kang chom ba zen ang ab chi ki ma chang wa ta ki dor de ti phong bo tang rap de phong bor kim chi de kim chi de jang jong bi nyan tu kyu shepa ma wa nu nyan tu kyu shepa san ji kyu nu san ji kyu shepa shang lam ji yan lak yan ta bar jo pa ma wa yan nam di shang nu long nu long ni nam lar ba long to ne Tēnei āngā mābhijān ngō chōng qi mbō gīndan nāmlāb dhūnei, nīwān khōro nidhər wā dhōr kūtē, tē sāngī chālāndzāng nīndō kō ki tāmbur wā bēgshā kāntab jī, tīr mē bā wā rā nā sā rō, kāng tā kā tōnda, gēr lōng ār dī chē tār tē, kāng gō shir, nidhər tār tē, siāntab dāmbor gōr wā gīrlōng nām kī wōmbar shībīf tētē pāntsa ngī prab shībā sō ngāra tārā nē rāb chōmbā nām kī pāmbab zhī gīnān lāng mī chūb chak sam mā ngī pī chūni pāng tōng sam zhī tōng shīn bā zhī kwar gīb chī skor shik zhī lā pī ngā yī 마무디르 노도다 코니브 샤브르 샤고니 함니 라니 마쿠브르 상기 찰랑코디 체당담바 다 마무타바 마무타 지브샤와티 다 코니 마브르 샤르티 마무타반 시신자니 드랍타서 시바인디 ᱫᱟᱨᱛᱟᱨᱟᱪᱟᱢᱟᱱᱤ ᱵᱨᱚᱡᱟ ᱯᱟᱵᱡᱤᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱵᱨᱟ ᱯᱚᱱᱚᱡᱤᱛᱟᱱ ᱫᱤᱢᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱛᱟᱱ ᱦᱚᱢᱵᱚᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱜᱟᱛᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱜᱫᱟᱱ ᱯᱷᱟᱠ ᱵᱤᱞᱟᱢᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱜ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱥᱩᱡᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱵᱨᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤᱛᱟᱱ ᱜᱤᱵ ᱡᱚᱝᱜᱚᱢ ᱡᱮ ᱵᱟᱵᱡᱤᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱥᱚᱜᱚᱢ ᱥᱮᱭᱟᱱᱤ ᱨᱟᱯᱪᱩᱢ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱩᱥᱤ ᱠᱩᱛᱤ ᱵᱟᱥ ᱥᱚᱜᱚᱨ ᱱᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱚ ᱛᱤᱪᱮ ᱥᱟᱵᱞᱤ ᱭᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱠᱤᱢᱟᱱ ᱯᱟᱯᱟ ᱩᱴᱚᱝ ᱞᱟᱥᱚ ᱯᱟ ᱨᱟᱯᱪᱩᱢ ᱵᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤ ᱫᱮᱵᱨᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱫᱤᱨ ᱱᱚᱠᱥᱚᱢ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱯᱟᱨ pil har nam gelin ngom bir pirir ker ama yin gelir nam ne yos de pir ker to ji japa ogman ji warta yit sam ji chagdi kav de wati la ngab ji yang ta bir di ba ji bi mang de ker to de ter di zam ba ta ko chong chi mu ki ma to chang ave son na tsam pa an jula pam shi chi ki tan ju de di bi kan na ji te lo ngan mam shi chi zu pa lo chu ra bir sar bi don mar yang ta dan ji dang da ki to bin dor di na yang dakki pantang gevshe pe dak na nyang de de bab jirme de jivar yil chogne shani kujne yang long tan ne chortin chembu ji chong da gelan chopa ali ne tan sim chis taqsim de geru kap to mar chi dalav geru onit to song re chap go we jam mani pa tan ani sa ge ra ra shag de ra sam ge

dokte tsarab shwa ta rsla rin jer ti ti tang do chur la ir manga dana chungkir geru kapkil hobshok bimala sambawa jivsha virala shanchi sewan bimchak chindi de shana dorjin dor de shamin ndarwa jagur ki mun barna no dibr sha tor tokin barwa lekin tak ba chen bo sanji ki song ba indi savi dibr shi ba bu kandam sang botang jagur tang sangi dag botang shan bala su manam ki dibr shor odar chi mayin de tak ba chen bo sun de mayin bi shoro jivsha zir kondub xe bar tar xangwaan zimbar mulum taba dina la cour ngav ya tang wi tang la na do jib shuk te der ke dak ki tuba ji sob ter di ba der tung tur ker ken jirwa gam bar mi in za pali ni ba dab ri shi ba la na do ji la cour sab zang bo tang chu la sob la cour ngav ya tang da tang ne do દેવરસ્ય પે એકંદ સું દુજી ચવાચુ મૂષિ સિરફ ટીબો ક્યુ મૂષિ તીય સોરાતા બી જીલાન્ડર કે નતી તુબાજી અલ્લાહ નલામાસ સું જીવસા બીશરો કાચી કે જાગવસ તર જિરની દેનેલો મિન ચોખ જરબા દેનેલો મિન ચોખ જરબા પીપલ પુના ને બાતે તમર કેમો દો તમર તબા માલિન દીનેનો ખોરબે આલો ચાની kañji qi chun ngay eftan tang, te pshin ngongi gerwaan chok, teni loo min chok dikyaan, na basamda yaantag tang, ndirwaa tang nam, ngong ba tang, ndorti xaywe, xiong ondovshi, senjin chanwaa samlay, pchon, ni basamboq, kimribshi, taqpao, duumr xamlendir, taqda, tang basamlaan, godan, sangi nam, yirtan дэлэ кян зурлана дуржини тпшигна дуржи хан кривижил риккев тежиг чага тамчи фикрим кор кор дугера чим дуржи чим кор чим лак да дуржи хан криви чо да хан кердо тамнизен фива чыг чы гер тон тамали фипи дуржи чо лавшин до кор ло герви гер учим дуржи чо тпшин гивлапсо дуржи нян бо тамба тамчи ки тон шава та чорана мо чөйтгэн онги монам чи зосо да 나름 조르 지르나 창노 챤다 도진 창 사지 옴시 고 트르탄 바 라나 도진 이지 dabar chi pa sab chi

manyang bu jil song balong xaamu sorwa sanwa chenbu jendenda xipatang xebatang chom nende yu karchirwa bishangam xioxu xoayla do jengi or jengi te geru nda bata xipxiawe xipatang xebatang semchen la saru xe to xaamu sorwa huar ye shi thili ye ki geru le kama shi ngay tambi fshak nador ji geru te nye te nja batav chirvishki sab chi huamshu ye shi ke sab chi vshik huamshu kuzhik somba tang tingur tar ye ki dapapo

ki kabs de papo so so so mba yo kyang shira sa yu dabu dibr mangre de sa yu dabu la pa sam ter tombi dor de dibr chep la pa shori tombi ndar mona ni teren dibi shertan ta na dor de dibr chep ta ji do ji ne na sik de dipa yim ber tikin korlo ne sombi shertan shak dor wan ker ji gel shang chi zeng ba kan de zambo ji shavan ji tin ji kam me to ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱠᱛᱟ ᱛᱚ ji kan da zam bo ta sha na do ji ta ma ta par tan jang ti la ta ma ta to ta par sha bi shar ta yi si ti li ye to sha na do jim gon chim bo do jin zam ba kan ji da ta yi ba yin ji tin kam ji dang ji bi ji no ti li ki wa ka yang mi ta ran shong cho ko wang shi ko ji ta ta wa kan na chong dum shi ran a zo ba yi zu zu chu la la do jin zam ba ta la la san gi ge no zu la la he ra ka yi zu la la ti jang sha ba ta la la ra shang chi ba sen yi zu la la nyen ba ta ra ji la la ran cha to ji ba ma la la lo bi ta 조지게 지톤 주데로 세부 담밤 타톤 좀 앞으로 송이 서로 돈 담버는 더바 보선 이 답보니 투고 돌지 일에 녹색도 메테 코라 사마트 비길 데 이드 마이지 다닌 바지 그마 gimzat pa na tudo ji jik sombe so ti nandr ku ta ki tubala so pi alan si she bi term jong war nam ge wa nong gi mor git ton yong zog le tam bi she bi du pa pu jer wi tsu ko na go jin tak chi ter ma ba ma la so der ter du pa pu ter ta tam bar nam ge le bar bi bi ji dem ta ta na so so ki u tar mu ge jer gu pa chen nam ge ge sa zong do yo ba ma yin jang kam jam tur sang ge kar wa chen jam tur nam la ti tang D� бий бидно аня метцноопьо тсомा thisливо my father has given them permission. амин няма эдые один словапо эм Industry of my grandfather got chanting practical. oses, проекты, edits of music and get it accomplished domsho ask for�나� ride a mumjin da na zang u ri chen ki u chok la man chang chok ko thar bi chen ra ta pir i ma ta tan lang chok pare ngom bir go pin zang la ki ye chup nim bi gyan san la ga ngo chi kom bang chen shin san bi chep chok chim chok la chang jin chari da ri ter sha ji te ki ji tan ga ki ba ta ki ra ta chi gon gyang chi chi mi ba ye ni ton ta Devra shirgi kwa kanjin yu de zhang yu shimu tsuk chik nyi pa par tab jibi tsar li nyi wrap zambi khtam zang lor dan mubi kan da yong se kaf shi wi dao zhu nin chashang li shi pchak da chukin kor lo kor tsar kwa bi shong wa tam chi pa li akbar shi api yar nda vrti tang bo ogo Chakma chan sok lang zhu chak bar yin gom bar jibi nor dan mubi jin di shi tan sar wi akmar gud ngan ngan zan tam bi stal gyan jibin zoli yin zhu lan don bi yu shi gara bur kyo Нет, в момент бая жажды сенки я я прибывжен. Том ты сахва ченым дергерчик, то бы чем за дядин дабинчит бы. Лахуд димик кенки темирне, мон бурр торси тон за вики пыл. Роди инза мит лон сэф чобарэвши. Кэфти эвкатан их ровэ лапши Чоби шачу вардэн чоши ки. Азалэр кава нету тақзу дырик. Вампу чимбиды ва дағдом жи ба артық бур кемши дала сақы чимбиды. Кенки шабди дыпчуну хавала. ᱛᱩᱜ ᱱᱚᱨᱤᱱ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱧᱤᱛ ᱠᱟᱹᱱᱤ ᱫᱮᱠᱮᱝᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱨᱜᱮ ᱢᱩ ᱟᱱᱰᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝᱠᱤ ᱫᱟᱜᱞᱚ ᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱮ ᱛᱟᱵᱨᱮᱭᱟ ᱤᱝᱠᱮ ᱵᱮᱱᱡᱚᱱᱤ ᱞᱟᱠᱷᱩᱫ ᱱᱟᱣᱟᱞᱟ ᱤᱝᱜᱚᱢ ᱥᱚᱜᱢᱮ ᱛᱚᱜ ᱦᱟᱯᱚᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱫ ᱫᱚᱜᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱟᱵᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱤᱜ ᱞᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱯᱭᱟᱵᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱡᱟᱨᱮᱱ ᱛᱟᱜᱤᱞ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱯᱭᱟᱵᱤ ᱛᱨᱱᱟᱭ ᱡᱮ nabolaim dornghe khnyil eta bonay tam pyagtar bu sogley tam devga brichasang anyan te jirt nag parchewer cho be kabdan thogbachin bu parchewer cho be kabo nyi ndarwa long li tambur ta darab dun ji wa de khal wa khon bar la shong wo xin ji de ge ra bu ka bi ta chot ta chen ji xa pa de yo zo ne san do ra de shong ne chi tan bi da chom ba ni ka de shong sa da ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱞᱟᱢᱮ ᱦᱚᱫᱚ ᱢᱮ ᱵᱟᱢᱡᱮ ᱵᱮᱡᱟᱞᱟ ᱮᱨᱤᱜ ᱵᱟᱨᱵ ᱠᱚᱛᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱚᱱ ᱱᱮᱥᱛᱨ ᱫᱚᱠ ᱯᱟᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱧᱤᱢᱮ ᱡᱟᱵᱮ ᱜᱞᱟ ᱜᱮᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱢ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱚᱠ ᱦᱚᱢᱞᱟ ᱫᱩᱠᱛᱚ ᱫᱮ ᱪᱟᱵᱟ ᱥᱚᱜᱚᱨ ᱡᱤᱵᱨ ᱛᱚᱜᱡᱩᱫ ᱧᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱵᱨ ᱥᱟᱜᱚ ᱛᱤᱪᱮ ᱥᱨᱢ ᱫᱚᱠ ᱛᱟᱣᱤ ᱥᱴᱤᱛ ᱛᱮ ᱵᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱜᱢᱤᱛ ᱡᱟᱵ ᱪᱚᱢᱵᱨ ᱠᱚᱵᱤ ᱢᱯᱷ ᱵᱟᱠᱤᱱ ᱜᱟᱣᱚ ᱱᱮ ᱥᱟᱫᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱚᱜᱚᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱢᱟᱨᱠᱤ ᱡᱮ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱣᱚ ᱥᱚᱜ ᱡᱟᱵ ᱪᱚᱢᱨ ᱜᱟᱨᱛᱚᱱ ᱞᱚᱱ ᱱᱤᱭᱮ ᱵᱟᱨᱫᱮᱢ ᱪᱚᱵᱟᱫᱟ ᱚᱵᱡᱚᱜ ᱡᱮ ᱡᱟᱢᱛᱤ ᱢᱟᱨᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚᱡᱟ ᱢᱚᱵᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱤᱵᱟᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱡᱮᱢᱮᱨᱤᱝ ᱜᱞᱟᱢ ᱠᱮ ᱵᱟᱥᱤᱠ دیرم بو چیر دا چی مو در دا زما بو چبا تبیغنا بو چیر دا لوندا دو جی چروا سو ترنی کی با دا کی کو بار نا بیا تام جی یا ما سان گے چم در تام بی تام Zayandar kibbe tumbe jan tumba da iman tumba tamchit. Tumba da ayanya di chimbor nam nyangan linde bih kyoge chimbe kudam ngay kumba barib shi khane ke jin dam so chim bo ne ni ba la bar ni de go be thon ni chik chi de ne ba de gi sar die la so bar ge hang ge gen dal la lor ni ti tun je bran tharna chom den de dar da kana ji ge ni ene chatum singna egot me tabder ke lawa shikem do de log barin dom baxsan cha do be kapsa ga ma ger be ne ba ga da ngad de de xar be de da da men tan da mak shik be sa tan da ba

Тэтэ тарошин корнга бяда тэнэ зэм фрди гомба. Чэвы тэнэ тэя лайп тэрди нэн гом нэм бэр дони там чэ дэп чэм бэр тэрди чэвы багам нэмэ комбэр тэхэ. Ерто нэмэ комба чэм бола чэр там бар тэнг бада чэ тэгдэр том бэ лон там бар тэр. Чэ ярдэ там бар фрди гэ бэр дам со тэнэ магар да бада. Я ба чэн ба со зун до ба жэн дэ гэ тэн карэрэм пагни чэм дэлэ тан жэм нэнгэн лэ. 소소르 앞뒤 소소 여든 쇼틴 찐님 쇼토 디님 박바카니 키친 라만가다 바남 기르노진 어디바시 키르테베 디엔돌버 흐솔바 타바나 디르네 비프 데브네 미에 촘르 디터니 다바른 자데 디니 니마 콘베 톰베 곰바 드베 샤레 카체 여데 샤네 땡엔 젠디르레 마탐바 오디 탈라 소바남 서디임 남베 디더게 티네 롬르다 자체르 타보 파냐 체게 디에타나 쵸브레마니 샨 소저 밥자 메독다 에가스 메처데 제르 비글락 마르니 тарагын энэ дшинч дэртон бэнгээг мэнэс лонтан доор нэцэмч гөрөөрөвдө гэталч байхан том тетан амблор гетон гээл онбар гин дон набэ тернм нариг нэптин дэн хурч зам шиг давж зам баар набьяго гад дэ давж зам шиг матан ялхар гох петам оджэ кан абжмба бо юдбат тена лимба бо гайот бэнгээ чэмдэгэ ажг бора чаго дэвжэндэжэр жигэ ringa dale kirgum la di sa di ngindan kandan ma bona ma yotan tamba kandan xar urun dan ni tinye dan yangan le de so tinye ka ne ke jin ge jar bo zub san ke yang qurdan sho ge so wa ni tum shi grab de so ni dab chum bra jir ba ta zanya chi tam be ngab shir dab chum ba ta Hediye ne bölüm pekeşi çavı yırdı. Küçük ne yekem bası sarıyıp can beyaz ulak kadar yarık neyim tadı diye konur çiftan bir. Dabçum 차와송 간다라 시샤르라 손네 치르탐베 기오마 볼딘바라 마테리 쨔데지 투고 나다다야 바다니 김고 워라라 카르판나 코 카요 바프르니 지사르데 욘 토브르 지데차 야데레키 오마르그마 볼라 치르탐베 데드그 칠라르 브란다 샤메 베카 베키나 드딕 젠제 로치르데 tikbala da darani dilhe kan kan ji tsog tsog de ne tong ter de se wa na chi nyam ba tam ja de rim ji ter so ne tar chi nyam ba shi ja me to ne ni نیغاتای یوغان بودان سابالا سوغبالا چپ سوغسون یا دیدا قیتی میت بیر چیت مانی نی لار نیوی نی لار چپ سوغسون دینم پق بار دیکچن کور جالا ہنچت منسی بیر کلیند جینی دیلی یار نرد غنی بیرم زاتو تیتی نیوی دی چی جیق تمیا تق بیر تام بی دقی سا جی جی چی جیق کنن تو ناز جی ک مان تو ویر تون جی جی دیکن لا سا جی جی ک چتا بیر چر دی پچ بانا دپچن دی دیور چ بی کلام ابو بی تابی جی شخصی بیر تام با دایتی ماوزو تی جرنی مرنا لار نرد چی барнамда сарады гевер тавиев кырды го барнамла нима тукба тени дим тамо тоқтоқда чептан би нима дим барахки он бам шоқ чоқ дит дим ба тон ерим ди тамчы тарапда шоқ ди деп чамбара керду ела соқбан сам ме бис хатти зептан ба ни беди кан хун го уфтыглак кан гай шоқа шина пукта де чоп чоп дит ба гера чоп чо ни ба хазе чо ᱨᱮᱜᱤᱵᱥᱤ ᱫᱮᱡᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱨᱛᱟᱠ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱞᱡᱤ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱣᱞᱟ ᱡᱤᱛᱚᱱ ᱫᱚ par la philosophie de carba harnam kee sho bofet keto en a chomdan de nyangen le de bord de le rodone cheva machon bara tso ban di te dagrekhar sho ᱥᱢᱠᱤᱱ ᱫᱚᱨᱟ ᱥᱚᱣᱟᱞᱟ ᱮᱢᱟᱨ ᱛᱚᱜᱡᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱥᱚᱜᱡᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱟᱪᱟ Tlenyan ba de dag nyam ba che to gajing da nak so ba dan cha ba da dag yana pambe shwam de tele chachab topjer tiklayan تبوت ترغني لارغا اما خاطر ويركا دغسا خطر جنا تشخ تشخ سوغاور اتني دي تشيلي كو دغما يان تيبن تمرف شي تي لارا بي طومبا يا تقدر تبال يونك تبا دلام كي باز جين كو شي زغ جين تشقيف جي وارد تام بي تاتي كازي تام بور جلوي قرا ناس تشكور جي ني زك كو دي لا كان جان تيب ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི mei gontir gobdoni nga tonim chawi sadi jishan tonwa kumu konir sabi shir janji kogzung dar ton bandagam mida mahi bir gubshi shikichi sirbi gubshi badan hazo waga mersnan gongo tenir gami lagbar tidi chabir kusum maktuk ba sarji danda goshi nesu shigadan matan virgi warfi dayi nabzah kala marag bagani marta bir er kato shi maran varatan zirgi wani di ima garag bar nibi ᱱᱟᱱᱟᱨ ᱱᱤᱫᱮ ᱵᱟᱢ ᱫᱚᱦᱩᱨ ᱡᱩᱜᱟ ᱵᱮᱭᱟᱨ ᱡᱟ ᱵᱚᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱪᱟᱱ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱪᱚᱫᱟ ᱫᱚᱭᱮ ᱢᱟᱢᱤ ᱥᱚᱜᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱵᱮᱨᱮ ᱛᱤᱠᱷᱛᱟᱨ ᱩᱨ ᱠᱟᱛᱩ ᱠᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱚᱛᱤ ᱥᱩᱡᱩᱜ ᱪᱩᱞᱟ ᱠᱟᱫᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱨ ᱱᱟᱵ ᱡᱟᱨ ᱱᱟᱵ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟᱠᱫᱚ ᱡᱚᱥᱮ ᱥᱚᱜᱚᱞ ᱡᱤᱨ ᱜᱮᱱᱫᱤᱱ Çelik diyer namşık cengen mehi batır çık yo batı iskap ki kömrüden kesok di norma bu melatın ni nam kalan çöbü çiçtap çömür ngapcağdan elhan de ti taci nam kalay şun di kasır cük so tini ti dakiyek nam ki hayin birisin nim çöbala çip tanı bir dap çöm ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱥᱚᱠ ᱠᱟᱢᱟᱨ ᱵᱤᱛᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱦᱟᱥᱤᱵ ᱥᱟᱵᱮ ᱞᱚᱱᱪ ᱫᱮ ᱪᱤᱢᱵᱚᱥᱤᱜᱤᱱ ᱠᱚᱨᱚᱨ ᱛᱚᱱᱴᱚᱠ ᱢᱟ ᱵᱚᱫᱟᱱ ᱪᱤᱵᱤ ᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱢ ᱪᱚᱵᱟᱛ ᱛᱮ ᱧᱮᱢᱮᱯᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟᱵᱡᱩᱜᱟ ᱵᱤ ᱧᱮᱢᱨᱠᱤ ᱫᱤᱢ ᱪᱚᱪᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱫᱟᱜᱞᱟ ᱪᱤᱵ ᱛᱟᱢᱵᱤ

kemdeyo johan yo ya tina ti na ka pora tga ba chege yo bar jan e to chin bo la ne dun chi shi ḍጾ ḍገᄉ ḍ� Judiko, is a good melody. The supra-يد até Montempsho was just kept quiet because his wrong tone got disturbed. Let's acknowledge the great male DJ Ship who murdered 500 thousand lives in the place of our Zeitgeistun! He killedacingly killed 500,000yes officially. He was detained till March 21. He committed a crime and was away from the road. He was ketchuped because he killed more women. The killer moved and அ condensed. He pitied thousands of lives tin yefto beir on la dikhan savalam ki ron war che balak barmar sheb ye zata so mqni ki ron war che ba to papajin chaqde to an nabe ron war che ba chob tegan la wo matregan te be ki menter ron war che ba baba xdar balar ne be magla ne per ngchde be ye ron wa ta chavil gambi ron zde yseren ngare soqor bochi evla ne ron war chobar nap so te na дюрни ба года бере жибала кэ ᱛᱟᱢᱴᱨ ᱱᱟᱵᱞᱟᱨ ᱡᱮᱯ ᱪᱮᱯ ᱡᱚᱪᱟ ᱫᱮᱫᱟ ᱠᱮᱡᱟᱢ ᱥᱚᱠᱚᱞ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱠᱮᱵᱱᱟᱥᱚ ᱱᱟᱢᱮᱴᱤ ᱮᱴᱟᱜᱟ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱡᱤᱛᱟᱵᱨ ᱦᱤᱭᱮᱫᱤ ᱥᱚᱠᱚᱞ ᱦᱟᱢᱟᱨᱱᱟᱢ ᱛᱟᱞᱫᱚ ᱛᱤᱥᱮᱭᱟ ᱵᱟ ᱦᱚᱱᱟᱢ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱚᱨᱱᱟᱢ Bəhər nəmə çiq şirə topdan pəndən dəgi tambalı ortaqdıq nə birincə roşi tənə çil təqə kiyin Mağı bəl tambalı nədəkə mərtən vərəf şi bəla şikki Tambalı nə birəf şəvə şirə kəndəm nə birəq nəyə yəv yon Tə tənə çıq tiyək şikir şikilə jan لارنم جرب لاگین تانگی سوخچم کوارنم شن نینجی بیرف شی سو گتی تیق بی شغل تلسن نی یا باچن دی گومبالا مارنم جی دوبرف شی دو تیق بی جان تی چلی neba kengi khorbar shawa ram sidir ba khol shi ba tirdin shawa ram shi ba den ur dung ran ro den tig ba me bir kadan dug yer number fa ti ye ton me fil mar jing o yer da ba jan kengi go ba ti jin rikshut lor den me khol ba tirdin ma in pa ki ba ten er de 마티자 예반디 고바간디 비브던 제라 롱와 탐치냐 큰 거오다 한직 버네 비드 좀 바르남 코나고 Тене тэгбэй тэдэг гарам жэндэг нэ бала ярнгэ болчуд дэбэр. Шигэ дээ тэнардан баатэг алалэ ронва жонгэм, алалэ ронва шившава чайын тэнардан гэндэ тэрэгэ нон качэг мэнтэн бэчэ бадан, тэн бэчэ майын бадан. Мэнтэн бэчэ дилэв шиди алалэ ши ронгэрэб гэтто, тэнардан ба ронва майын но кадэ чэ замэр ро кэн итэн дээ тэглэй со. Тува дээ, дырвалэн дээ, ཡོང བ མ ཡིན པ རང ཁེ ཡོང སེ དང ནེ གང དེ ཆོ དེ རབ དེ ཆོ དེ དེ དག དག ཅག གི ཡོ དོར རྒྱ གོ ཤེ སོག ཅིབ རབ ཅོ ཅན དང ལ པམ ནེ ལ ཡང གང དེ དོ དེ ཡ པ ཅམ བི གང ཡོ ནམ ཁི བི ཚིག གི ཡོ དེ ནེ ཧང རྒྱ ནེ རབ ཅོ མར ནམ ལ yet ta kempajer da nyangang len di so tenen pak ba nak bir tambarting oti kachir de plan de ger gelan an e ba jif chavis sozuhti o me bo daktala ko bir ting dir gendan ton ziddan chuga ba mari yo le pigar arni otala ga ka de modob jenes jibdan dakhshidi gendan nam dinis toba sheret chekan la bo y darmeb chirtan bi nebala zobatam chedirstala tam brjadir dimban tong sangale

ཁྱི ངས ཁས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས ངས drapchumba sukayani chitanabe tenyat drapchumba thobu radarshon warashi kya so tene la gan ton chene be bar ton te no shok sun di yer nar ki de kharta chi na મે તોકો એચટ ટેચેર એન્ફખ બિફ શોખ તામચિત મેરેશિન જીવલા બિ નિલર કાબસા સોને ચેપ તાંચા યા હબગનેલા કોટી ແຮຍເຮລານັບສັບຊົນທີ່ຕໍາບາລະມິດດືບອກລະດອນໂນຈິນງັບຍາຕີວາຕາໂພຊິກຈີຢີດະຄັນດອກສິກລະກາດດາກິນດັງຍີກະບິມິດຫະລາຕິນແມບໂຣຍາຕໍາບາຕິຫະຢາຍີຕີງາຊີໂຊຕະດະຕາວັນດານິຍັງຫຼີ ཁང ཁང ཁང ཁས ཁང ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Gerbone mede dinje tasan debrak chob bir tambara chob mi gerbona gim chob yangen mede chide

Adaptim tigbi tamba jindi adaptim bar tamtuk chichilar davaqsimdi yoshit tamchi jim choba soq sonu jachim bu soqbi Uli yi guan biyib kaab guwa nyamba shonshan marki diyo don kirgi raptir biyba Lani yi li yirdi yi tsanchit jim zami gala tamchit tu Yibjan shikbi raptir ji nyambo jan jim chotin jib ka ti yi gnob jindi Chukka tong tong kim cho to de jen du shan chi ji khan lan be de ya fu qorun bo chi un ba tong tong chi chob zan ge chi ᱡᱟᱢᱮᱜᱞᱟᱝ ᱜᱮᱨ ᱜᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱵᱞᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱚᱠ ᱠᱟᱯ ᱡᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱞᱟᱜ ᱵᱨᱤᱠ ᱫᱟᱨᱢᱟ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱣᱟ ᱵᱟ ᱥᱚᱜ ᱯᱷᱟᱜᱤᱨ ᱚᱛ ᱯᱟᱨᱪᱮᱨ ᱥᱤᱜᱞᱟᱢ ᱠᱤ ngirji yerimiz gede tamala tini min ravamadi niba yoda cha tetiqla yetin mavshi bir magardi panjita sawan zabi jib qitam diye jura nida konchi bir toni yertarib tiba yashan dertarin tabir jimsin tumas nabir sir yoda cha 이님 샴숙은 간다라른 총비드 준다오 총기 담바라 서버는 자체 쇼거지 일긴는 다임 쇼틴 탐진 양은 저지브 хамо хорди ярин ихтибар жалаб бо хоур дим чото эце матарар тази тагдын чи бахара андаве тане жати ире дабжум ба ярва ламба шишави чир жачир танабе ерге хомбамды 디토나 चिनबोपतुखसो दिजेले 마란디 दि 하침보시 हतिमोशि 섬시 바시가랑 मफिबाशी गरणगेति बाफते काचेरेफिन 쇼티르데 녹섬 카샤베르히니 윈베르 शोंटिर दे नोक्सम काफशावेरे खिनि Korma bodan te tum chan mo jan jin ge dan sar ji غبار نما دا يرګ هورګم بو مد با تقيم دو څنګه ما نو شي جوب زمبا پر چر بو ټق دي صبر کرځه زيا تي کي تولا لغ بر شي سو ته خن يرګ هم ځا بو تولا غلف تا غتا ته تم ما بو کني غزل دبا دا مخي با دا

دینی لاچن بو دای زابو تک شوت تی دقی راجن هر گهانم کی خیزو ناتر ودا چون دینی پغبا چون بو دای هر گوا جن غنی کی تم باکنس اینی هر جرا بو خور دی ور گوا دای پم زم کی باغنی کی تم بام چوب تی گنو قله شیف شوی قزر نا غبیل هر هر گندن کی Qubatanin jirgi hongi tukovornin kurri shivadan lanchib shamshuk su songu, derib shamshuk kun tankub jir, jabtun meib shini shivshavi, shudi tongun suqan pakbasim tongu loosim chislagan chigit, chuchan yila qisi, dabchun baqtun wachin boshi bi tamban zibirin zato, yir chigan itin qoqli yu thumma yittin shivshavi, qazir nga yonsib

Аниевтан эсгор гэн хома бомчор жар дэх нохсон мэр дэбрэвши тэтэ дэржэн тэ баан тарэвшин баши гэв шоа тэ дэрбо канике тэр нар дэн дихтэлэ кэм жати Эрэс цэвлэг ла сух бэ дэб чум баар тэ сэчэ бэ сэнгвар нэв жар нам Тиба чөпчөт бо тамчыды арна бэрэ тэрвэрэ нэ гавэр шэрвэрэн мэни тэ тэ нэр тэ гэ кэрэ дэхэм чэм гон барна бэр кэдэ тэ эндэ лав кав дэхэм бэр тэхсу качэ балэ гудим зэлэн дэрэ гум бэр шэв шэв сулэ кэдэ тэ тэр чэ эндэр ва дэ кот гум пар нэрэ ман кот барна мэ кот ла тэхтэр чэм по татэ дэ rein ko le khard na bu taa kar ne jik tin de brif na ur de tibrif na ur ir de ba da er na tin gedan tar chin ba jik gin ba da otur de satun de dan chetur de ma te k gur mar

샴숙 에마 파란데 여드 김덕 자드 십샤위 식고티 초틴 탐침 초바다 엣좀바 비기피다 야드거니 역토르 저벨기 함밤 적섬을 로 존이 소엠 존님 타 자집데 몰음 타빈 르브스티슴 초브 메톡타 마빌님 루아르트 냠코르타르그니 바타 탄단 제브시마다 에메 독토르 알남 룬무다 소고 쇼고 hevdin da portar keden vi dubtsamba jasakor gengo ttrqla lor nyar chochha harsqna talzim yo me bir Pagabar gawe khirnin la sorbe yedap chumi ama ndambe karang kubda ta rahala mata ta jana tala la sok ta ta du da sam da er chi ba chi gi ge ta ngin din men cha ba ta te chan ta ta fon so yen kon jo ba ba ba lang ra ba ni ter ngar ba ar jan tu bo ko bar ton chi ni ba ya ta bar bar ton chi ni ba so ga gim dor de ma chi ka ha Löden tazadan qimbola soq bu yer tatib barnam ne shonsha kabirgli yer ne shonsha men Ete jara bo lahja akichi navar ngabja buxtam tekan kandata dia bashibirala зылык кэрнг абдаш деп чүгөнү ким на бардым чэ нэтэни созуруп жүгүсүп чүк дебоне дин коро лор но варнг абдаш араб деп шорт этик бачынын боонь деп чүк от эне де бирлагым төбүрүн доти хон те навла тик бачын бу дөн от чэтим шети би дедак эне ба чэр чэтэ зомот деп ёбаны бим чыгып дяго 메모지 원장 프로그램 샤고시 탐집진이 지금 팔로 디티 특바친 부스냠비 쇼가 탐집때 캡이냔 티바 타기블로르 마코니 특바친 부사 지지 노시 크르압타보 더케베 탐진 dada qelor ji khabar phaqto ji ndir bar shwa wa tali shik chimbu ta de soni san ji ji tan bala ni bar ni bir shi khabar phaqto ta hali personi so se ki ja to ba ter

ᱡᱩᱭᱮᱱᱤ ᱦᱚᱱᱮᱱ ᱯᱷᱟᱠᱵᱟᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱦᱚᱢᱵᱚᱜᱱᱤ ᱯᱟᱢᱡᱤ ᱛᱩᱱ ᱠᱮᱨᱮ арыгнавани дейм бэрэтгэсо егэдэ нигэкэр якым тэмэр жарбо тандан тэмэши балоши дани дэрэн совашы гэ шоатэ тэмэр жатэлан кут замжэ тисэ логон тамзэда чэнэн дэнэ забит тэмбанак бошив шавашы гэ нэм бэр зок нэм бэр мэртэг ба сок логон мэ бо таяк сам дага бо сок лэг ندركبب تنبا كمالا انقربا سوق ومي ترولن تنبا الحقن جبت مي شوالي تنبا تنبو تاقا خار درما مارد شيف شوان فقبا دفتلي رنسو تشيني بي مركي ويشيلا بزوبا توبا تي ساقا قنجيك تنين دي با تنبو رتون تلق جابا يوبا تشانتا تيدان جيب تنبا تنبا جيلا رارن بي تنبا جي ཁར དེབ ཇི བོ སོ སོར ལྷམ མ མ ཐག ན ཡོ པི ཆིམ བོ ཇ ཤིབ ཤ གོ དེ ནེ ལ ཤོག མེན དར བེ ཡར དེ སར དེ གནི བེ ཕལ ཅན ཐོགན ཆིམ བོ གོ ལེ དབ ཤོར དེ ལོ དན པ ལན ན ལན དར ཁམ བོ དེ ཅན དན ཟ བོ ལེ རབ དེ ཤོ ཁམ ngawshar tong tsog gab jet tsamag ne ne yef shomre tak ne gi nyam nga wab shom te nalen der ge mo tak sin chab bar ngab jala xim jet jit jor wala kin ne tsawab jer kam de kit da jin jin ne za bogen chob ala xek dam kin ge mo shig jar rol be san dam ne shab ze tak de chim bo be stalak shib be par jer bandi ye tomong gdr jat tak ki jer de yo ber ketir ala khipsin tong jaba ma tok ba Pagir dhir nawe takshin ji chin tatak shangwa yin. Yine lhokwaan lo dhub ji lamu tan dhiga. Dhub di dhubi tamba chit tukni jiwaar dhe takshin ji gindal lan. Tsuwaab jorar gui jan. Tim dhirin gashi ki tim jan ta majir ni lop chak ni si tiin tsuwaab jar. Yir ji sa lhokwaan ji lhakaan jasab jat.

Дәркәбер намрик навып тон бар гау, тамбер ди ян тақып ден нухлымы ди ярдам жүр чо бөлік ди. Тамчы дяма дафтам со, тене лоқын ди ерінгі наварнам кер собап дог тамчы дан. Жан ярик ғны ерінгі еп дача. Завиғладым чо тим шивап жан бадан, пиген одрын бэка. Bangala soq yele tatid ba nafsu sulak khay jaket tambar fir batan kitih ᱥᱚᱯᱛᱟᱢᱟᱨᱚᱜ ᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱤᱠᱵᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱪᱮ ᱡᱤ ᱪᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱦᱞᱤᱢ ᱱᱮ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱨᱤᱠᱥᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚᱥᱚᱱᱤ ᱥᱤᱠᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱪᱮ ᱤᱱᱥᱤ ᱛᱤᱵᱟᱱᱟ ᱨᱤᱠᱥᱤᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤ ᱪᱟᱵᱟᱨ ᱥᱚᱠ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱷᱤᱱᱤᱢ ᱪᱚᱵᱨ ᱥᱤᱫᱮ ᱪᱟ ᱪᱤᱢ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱱᱟᱵᱞᱟ ᱠᱷᱤᱯᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱜᱞᱟᱜᱩᱢ ᱱᱟᱫ ᱯᱨᱵᱟᱛᱟ ᱭᱟᱪᱤᱱ ᱢᱮ ᱦᱤᱜᱱᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱚᱠ وارجیر رغبمے ساتن پور توباب نی دیر کلام سنن سغنی دردان برچیر ای گانی بیا یلغوی نی بیا کھوجر گیا نیا گرسار گوارجیر لاجبرن دوتو یرکبل ہوقونن دی توبوتام زم چخت جی جانتا بالا شواب شتو دتم نا لیر دتتم بار گیندن پھرتا توگر دیش نی زقن مو تودا تا شیر کنالا نی گوسر گفیدے کارسقس ہوقون ᱡᱚᱱᱟᱞᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱚᱥᱚᱨᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱫᱮᱢᱟ ᱵᱚᱛᱟ ᱪᱤᱵᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱚ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱮ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱠᱱᱟᱞᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱢᱟᱫ ᱛᱤᱵᱟ ᱱᱚᱨᱫᱤᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱫᱤ ᱥᱤᱵᱥᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱵᱤᱝ ᱟᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟᱵ ᱦᱟᱵᱟᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤᱨ ᱜᱤᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱜᱟᱱᱮ ᱢᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱱ ᱪᱷᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱟᱣᱮ ᱥᱟᱨ ᱱᱮ ᱥᱟᱨᱵᱤᱥᱚ ᱠᱮᱨᱮᱵᱫᱚ ᱫᱚ ᱡᱤᱭᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱵᱞᱟ ᱵᱮᱜᱤᱞᱮᱨ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱥᱚᱠᱚᱨᱤᱝ ᱤᱠᱢᱟᱭ ᱵᱚᱣᱟ ᱴᱨᱚᱯᱚ ᱮᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱟᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱵᱛᱟᱢ ᱡᱮᱵᱚ ᱢᱚᱱᱤᱭᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱥᱚᱠᱚᱨᱤᱝ ᱤᱠᱢᱟᱭ ᱵᱚᱣᱟ ᱴᱨᱚᱯᱚ ᱮᱪᱮ ᱠᱷᱚᱨᱟᱥᱟᱱᱤ ᱡᱤᱵᱛᱟᱢ ᱡᱮᱵᱚ ᱢᱚᱱᱤᱭᱟᱨ

rīga chīpchīn bāshīg yōnā tīyī shabā chato, chīsir nī korāng kī rīga chīp tawir sūmbā na dhū jīyum tīyī ngarā qalā qumbar wī bā tīyir nī nī bē mē tī mātā rā nī tāñyām chāchān rīngi qnām jān chum nī pē kham bāshīg bē bē kī yir zayatan dagni lepshme nema tande tem donna donne tan ze pokhe mata shibi jet de tonne roi dir he yil guine en dalan dari var ji sula kama bur mere tak nade te berge honga shikken saba sok shigot ti tan ba chot ne nem چیرژو تکچ تم تکتی اندر کب خیت لوقن لغلرب جاندی برننگ دینی تو چیرن باگا تر تازک کی جاو حلام شی با پیر تو غلغلو تو ما یم باتی شون خرشق دی تانز کاخن زادی چم نوارنم Тогон олдып дие жени тан бартын өмчөгнө логон ариан де гайенти. Эне сангали ялан кирге оппан да киргети. Кампо хеман де гали рап Tey sosor 게 칩저리 txivzheri gantipso, karchugna 게 담지 마콜비 txamzi 사르지바 shukshubgi, sanargi 날란다르 ma borsobi, pambirishi di nalandar, sobibshir gongvada, chertiongi, kordi, khwardi, rani nalandar, tansudhshiki, yatsumgi, shigni

Оливье Шибарлу инжиктен тайланда да

مولم دنجا بارنگی تقیب تی دیر تقمولا لی جنبا پو تیغنین تر با ینم سینسو جلال پانبو یعنی دل خون خوزر نا چو من تت تین پاقیق جیخ تم کون مار نفس تیخ خواه لیف شیف شن بر بشکا بفشرو جر بو نیبو تگلی بو خر تندی جلت دفشی دیج بیتی چاریخ دیل حکن شگیب چن ndarkam nalan deyim kambon pakbal hi pama dajin zanab zabim dati gere tiksan kem chub chub chan chiyo chiyo mandrava chub chub tut nabshiqo chila dayim malla vayi yirtu gelbo kani kashi barim bo chi njonko nye kishta jib dorwa sikdim jorwa chin ور درما تندیرالا nana le lucier marche en څنګه قانه بوکي نالندريغ نو باچير شونوار عبد شونوار د مراد دې څو جربوردار ماتندار شني ته وښيږي اوټه کلوکي اوغ دي سوي غوي میچ انت تي ورانه زنار د ماتندیشام پور جربور سنتيف شوش شوي جيردم دور دې ناوې سوخون گاشي کېب نبه تلنت سي مکر جال سو با مرتون توچي کر و يو شي دې کر واتي غوي دانه شق دي جاکن فوخ سوته غايب کر و شي باته د دقه ټک شني قازي کې جربو oyel te jala bo te la shorba turki khawornam san ne shugde garkam tamtsa la ghab gerde la ka ارگندر نمچن دانی ان نالندر چیز بیا چستا جت خون خو لاگن تن تیتا و یوت نه پی ماین پی ماد تدا شما شپ شو ولمر کو نی تم باخند تر ور شیسو تنی لوف شق جی جد تیناران تی یرد خون مال کا بدا شیف شوی خرب جی بارل د شم باغلق بر شق بر جی بر شی گم چتن دای ها کارتون تقتم جبادا شیخ جی نی کو تاخ شق نیم تو تر تریکی

जिमा तगले यर्दे टेप ति टेर तंबालाव शवाल हिक बिलम जत तो टेर तर यलखु य सोगस छेखंदा दार्वर्कबगिना लनन दारब लंबो कागता सहै नाके शलप टू छे मर्तक जि अफन बोगनिकन हार गितर खुत बोटाकी खति तुबर जने खिके चोआ nalandey lakang bjagsa sabsab bo damche de tge so jeberdey sglak ka sangara ranna andar de ranna randa cartef san de tabachim bum dorjji yanang tamche dharma ganzerat gaba de dxgga be ranna andar de sglak

데르드 빌레게 엘리라 메아란 바르베티 테샤고 이니 쇼크쇼기 마드 테바단 테바단 바르남 디니 에라랑 게예 존와르남 다 쇼크 잔다 클라금 나요 바르남 예케 페르샹 냠바흐세데 나르달란 니 존르틴 디탄 가시크 나블라 가시크 나라브진기 나바단 메이 단디 디바친도 올레거 톤레 레거 글리 바르타베 에르덴 차프 존르브 다 차크식 마리 브르 차크소 아카다 치그저 남테르게 보산 디프쇼크다 담제 카크 소크임 조 ᱛᱟᱵᱟ ᱪᱟᱱᱮ ᱱᱟᱵᱤᱠ ᱱᱟᱢᱟᱵ

ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱟᱨᱟᱠᱛᱮᱭᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ tsumba po te gor gyabo san chi chog dir jini gyabo karma tan da shif shaw te lhon der gaf shit nyam ba da yid da jin din firni na ta te lo mar lu firni na so ga di tam ba te kha tak ba chim bor gi birin da te dam na hun chi ka shi ba lo ma tan so wa shi gyab shon ba ye tri ka ma bi kor wa shi ba ka shit ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚᱱᱴᱚᱜ Kazık diye tepere yan kota me babjan tepere gele terer gen on sorji tar gimin çimbir ᱛᱟᱢᱡᱞᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱠᱮᱛᱮᱱ ᱠᱷᱤᱯᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱠᱮᱛᱮᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱪᱚᱱᱤ ᱦᱚᱵᱪᱚᱱᱤ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱟᱱ ᱪᱟᱸᱫᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚᱢᱱᱤ ᱫᱚᱢᱱᱤ ᱥᱤᱨᱱᱤᱥᱟ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱩᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱢᱟᱫᱮ ᱛᱮᱵᱟᱵᱡᱟᱞᱟ ᱟᱥᱟᱢᱩᱛᱚᱱ ᱱᱮ ᱯᱨᱚᱡᱮᱱᱛᱟᱢ ᱵᱮᱛᱟᱢ ᱪᱤᱫᱢᱟᱨ ᱠᱤᱵᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱚᱵᱟ ᱛᱚᱵᱨᱟ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱤᱜᱤᱱ ᱯᱨᱚᱡᱮᱱᱛᱟᱢ ᱵᱮᱛᱟᱢ ᱪᱤᱫᱢᱟᱨ ᱠᱤᱵᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱚᱵᱟ ᱛᱚᱵᱨᱟ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱤᱜᱤᱨ ᱠᱚᱛ ᱩᱨᱫᱚᱢ ᱢᱮᱢᱱᱟ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱮᱨ Ka expelled miţ,iqanhhh,iqanhhh muţsinj nng Pon protocols to find clothing under all conditions, di badhhh,oxfoeday. Oer'sa, muţhu sceoq laxpoor put ituq chenn nngnya coog cozhe ga mythology. Ka mudir to media haqq grillik tona car 작acen だn zuyo andat baraat q salaries. XVIII. Tansin xtarin keka hatay loo syiğn a beaucoup hig Cho thickahn, majecizli catay dishizfil xali Chere lome toka dabere mepcho chan Yabere tafsin ji gen hon chabchogun Nyi xame tamay shomare takbi Takba chimbu tambi dakbor dame bere chirdi Mo nagla dabi sokji ti jan takshin khande mirtiq bar tobib shere go ba khona ga tontum chi ge tam bar ab chingne tong chir ger bu kab zir ko mirtiq ji yer chong lu gam ta dag da yan ti ji de nut doxum la khan dabor ngir tobe tangin de na bo ngave tombe ka meyer tas na va tam be go de lhogundir ma de teba ma shon 저르체즈 드그비아 납저 삽지 뜨케 늘까베 일레 타데 기탁신 길갈와야 김부 디레 마르테 특처 롱버 타간 시와 여르트 헨니 에컨데 베체 레지게 체기 니마나 바타라 켜도 토곤 위르닌 디에 그티 말라 마리 여르트 토보단

لغدن دایر نام تر دیغنی گیکتی яно یانو اندر کبا کرا حرقیا غیوت بدی غلال ور توپچنی پر بیلو گاتم د تی چلی خندان یور کر ونجا یله کورا سرن رغلالو تا گبا شگی لیبالی لگتی شیم چبر تاگر گل بو تیر دگ جون Тогон ёнда нэг одо нэв ихнин ди хомор кержар ден офсам ла ан хебер жани тамба тамчлыклар онда тябр дурб тамба тарымда тендирва дөмүр ди тона бе элома конар набжатам шон тогон ёв ди элома улуптын диер комцаган ди ба шерг бада Омарта өндөрва тогтан жема бом да ди оргула мабодок ндыркы ди чыржына мы череме ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི kanambu nanga andatale rabda shwa yin shan shi yignin la tene tba chechang gerde no tamchilla kibir tere ngi tbin jaqol la ngi sa chixan narandara mertaga ji urgola ma bosan de shoni tambara ko terem dordi tmar nam bar ikwa jan chi mon ba gan gibir de tmo men bir arto bo koni toqi tamchi toru Данэм чэдэм яра лонбам дэ дэ лобшэг дигэ тамчэ дэ эмэртэг дигэ гораным тарчэ чэгжэ нэмбар намхсэ ओजम बखे जरा बोवलम बो बाटा बाला ताय तंबाला चिने देसल खै चुड केरिर गेंदन जेरदि चिमबोरेरे तेरिरे ला छजन नाबो चेब दप दोरना सोब चमचक चिमबोर я в иг ни дел ха маргедэн бачи ча гурджиг дан дан дун тие чэг же не хостав жиптик качелэ тэри ека мабэ кэрвэ дэндок шэ дэрэндэ ве бэхтулък хада а кэмба акандале туглуга хаани евжане тагчин жиптам ба кэндэ тэрэм дэ дэ томе дэр компютер нигэ хама чэмэджи ефшош сойэн жагор дже хакама бож хака сэнди дэ согэптам дже ямабом та логун сэнди егэ قلیف شغنن دی لمار گندن تونلی قلی دب دی زونلک تام چخسان نم کبر تر ni گیم چوغ نی ال هوش قندن دا پر یختلق قادر جگنی پق با یپری جیم دبا سوغ تام جی ما بولا ارنم ک دت سوخن لا لغدن شیدت ارگندن تونلی قلی دب دی لگ نه خار گلان ndarkab tamni takchin goma barna de tsan gni se ti ba yende le gondog ni ji er gong ji Tondo kuma nidin shar jibji bir tim zabib tamchir namin si pēl hōma arnam chūr dēgyāṃ shāmbī lōṃ tāmbār tār gīnyi nē shēvē kōchī nyit lī chodani nyatir gyandan jarvan dirwab tsamso wiyagnin tam shoglan sokom keba mabu lhumam nawe gwanshik chimbor kom chuksum jimbanjib gyaton tonubdi sokob tam jimabu mzat tamba liyil to chigzi chimbor ngab chi tsigani tamba yana tuxar mzato yudan godi kati mjik ladr lo ger arjet de che de cha chog jir gen den shala je zan be em chod ba ashige chontin de ti jol ma tab lo gon ni mar be ba chon ti lo gon lo de da to me ni ji ji ba chig de de mangar de che je

ngiglim lab teni gemir köp dip de yaxşı bir tıxso on tanda koma gay terib so çarıq de ki şin gib lab ka çagın e da da toqi so go tomon gerig ne yernam la mable bir hibaşı onnerollio, da claz다가 zo подelimbox триран or horibodi beguni. mbox xllyna, not alvarado, mda-a 16, er drieble burogu blombio 16, os nelle yo situacion

ارگندن با جیل هم ام پبا ساگال خاصو قما به یتما دی برم تا چنم شو چتو تیدا تیم یم لے چوز دم چوا تا نا خاصو قت جرو سنگیر نبا تا خاصو قت جرو می تو تا مانگا دی جرو قسر ام چغور دی لهم اتل ول ها دا با چور دی تا یوند گو جی بابا یوند نور چرچو دا رودم dilay kyabar yondon lode ye goma nö hobshog ji hnyang ngin khanin chim bo shig ti chimban le rab de chongchang der ban nyen shogla le de no khsam kam nyen de da me bim ke ba chim bro ter bo ji dan de lo sum che lak chig de che tan arda jig ji ji se nalan de em kham bom zat guma bjib ja bar tar lag ni se chig ji ji se jar hen nalan lōma shivā lhātā khuārdhān chirchūng nām yin nō tēlā shivā

abata adar yana kama rala la sogje na be tamba ma bo nyambir she be erkap gina tama la yirad wala dun je ji tqba shonte chung ne thamong gerig ne nam ta ariga she da yana la ta che e ngarab ka martaq shida to be kimchuk da to ba de da eh, ta jana ya martaq shida ye tam ji sam ji ma ke ba ar na mas to be tam bir tam ba da chuk yul tam chi de chi ji dar gen den ji de ta da da tamar de den so ji tam chi da tam ti dor na chi ji tu ba ne ji kar ti chi ji tu ba ye na we ni ma na ba na chi no ni lgh ya na ke chi ma ye na da gdo da na shi yo bar ta ti te tam na tam bir ta la be pa ye no ᱛᱮᱨᱛᱟᱨᱟ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱚᱜᱞᱟᱴᱤᱯ ᱛᱚᱜᱢᱮᱛᱤᱯ ᱥᱚᱜᱞᱟᱠᱥᱚᱱ ᱱᱚᱨᱡᱚᱢ ᱥᱮᱵᱟᱯᱚᱛᱟ ᱟᱨᱭᱟᱱ ᱫᱮᱜᱣᱟ ᱵᱤᱜᱱᱤᱱ ᱱᱟᱪᱮᱡᱤ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱯᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱵᱟᱜ ཁང དེ སོ མ སོ གི ཨར ཨར ནབ རིག གཏམ དབ དང ནིམ དོ དེ དང དལ བ དར བར ཤེ ཁོར བི ཇི ལོ མ ལོ གོན ཡི གི ཉ བོ དང ཁོ тогырже ерде шини лугундырам да ба чиги хернимшин наре ерден дардын сонум чыгдан тада бари ерде ендердин шивагот кажерен дардын накул барнам гиптан ба хелу дөвшинчи дөрген жүктав там бахтар чи чим бу мад машинча гашик чонтсын ге тюган гиптан ба хямар нам гиптар рухсар ул мани хен нэр тахчин гиер ген онлайн те дир ген он ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

kharab shime pombo sarave gone du lakhen ngutr chang chik jam shwa tawak sin di lakhen da tak ndir kib lokun khaja go ji lo

샹이 긴긴 아르디게 시게스텔라 아고스 샹집 하케 역상이 샹이 치그립 콜바브제 쉐바드 토마 테르나블라 메빔 초차 쳔냠바르나블라 토모다 니브르시데 판드타리리 치스나리리 게다타 냠드 산잔 트가 하케 소고 지탄 냐가 니디 자토 자얀 침보르게 kamala khala ta ka che wa pa man zo ne ya sok ji te tam chi stom ba ta in chen ni sok ji go ni tam ba phir ren za to har ji hi ji lo ma ra shi khir ni ji na len de lo chok zo do tsum jo ne shi sha wi su la kha ja so ti ne ja wo ma sa ra che ta sok ji ra la lo gun to ki wa chen sok ta er dar ma ma ta ba ma la ma ta ta er dar karar na mu shon ni ja wo ma ha pa sarwanja ande kwa tan yin dana khala sok jim du tam be chok dam ban zato ki gok der jero ma pale odn ta per nya ti ji gen dun khoran chur jar ta ye bar ngab che la en to ab jer orun ba se yak tu la khan ja de ter yan yan ti sin da bar ngab ja la to ab ki bur ba kim jong or bi ba den de ᱥᱚᱜᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱵ ᱥᱮᱵᱟᱞᱟᱠ ᱵᱨᱟᱢᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱤᱵ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱚᱨᱢᱤᱭᱟᱜᱤ ᱟᱨᱡᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱚᱢᱥᱤᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱨᱫᱮᱢ ᱫᱚᱨᱱᱤᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱛᱟᱵᱨᱤᱵ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱚᱨᱢᱤᱭᱟᱜᱤ ᱟᱨᱡᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱚᱢᱥᱤᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱨᱫᱮᱢ ᱫᱚᱨᱱᱤᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱜᱟᱛᱟᱵ ᱜᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱨᱟᱢ ᱛᱟᱵᱨᱤᱵ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱚᱨᱢᱤᱭᱟᱜᱤ ᱟᱨᱡᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱚᱢᱥᱤᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱨᱫᱮᱢ ᱫᱚᱨᱱᱤᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱜᱟᱛᱟᱵ ᱜᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱨᱟᱢ ᱛᱟᱵᱨᱤᱵ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱚᱨᱢᱤᱭᱟᱜᱤ ᱟᱨᱡᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱚᱢᱥᱤᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱨᱫᱮᱢ ᱫᱚᱨᱱᱤᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱜᱟᱛᱟᱵ ᱜᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱨᱟᱢ ᱛᱟᱵᱨᱤᱵ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱚᱨᱢᱤᱭᱟᱜᱤ ᱟᱨᱡᱮᱥᱟᱨ ᱫᱚᱱᱚᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱚᱢᱥᱤᱠ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱨᱫᱮᱢ ᱫᱚᱨᱱᱤᱜ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱡᱤᱵ ᱜᱟᱛᱟᱵ ᱜᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟᱵᱨᱟᱢ ᱛᱟᱵᱨᱤᱵ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜᱚᱨᱢᱤᱭᱟᱜᱤ ᱜᱚᱢᱥᱤᱠ ye chubo sosur dami bim da imdor ni gi tamchi ma bo tsaba da che ngom tar bin zaba ma bi ti kib gi ki wo ta ko chela ta dib Mangar dala sokba yele ma bor oxtula qada cherjer nyaq soqsarab jan tmagay shongo digor ارجین دبن کرا کرن جانم بتمالا د اودن تا پر رختور تبا کین دند نختور خسلا باب تن جسم لغ بر گومبا شگی یلا کتب جی تا تبا فل دبا ن سوگن نما نغما بر تخسو یدا قیف ادا بالی ارجت شیب تیار نا کرا کب دور جی د تبا در جرر چمبو ᱡᱟᱱᱟ ᱦᱟᱨᱢ ᱢᱮᱴᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱯᱟᱱᱨᱮ ᱫᱟᱥᱢ ᱡᱚᱥᱛᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱨᱚᱫᱩᱢ ᱡᱟᱛᱚ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱯᱟᱱᱨᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱛᱨᱟ ᱯᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱤᱜ ᱡᱟᱱᱮᱢ ᱵᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜᱟ ᱵᱟᱛᱮ ᱢᱮᱴᱟᱢᱟ ᱞᱮᱨ ᱠᱷᱤᱯᱥᱤᱱ ᱠᱟᱯᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱪᱷᱚᱜᱫ ᱯᱟᱢᱵᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱜᱚᱜ ᱨᱟᱢᱟ ᱯᱟᱨᱟᱥᱛᱤ ᱨᱜᱟᱣᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱡᱟᱨᱵᱩᱨ ᱛᱤᱨᱵᱟ ᱪᱮ ᱚᱡᱨᱢ ᱵᱮᱠᱷᱟᱨ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱟᱵᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟ mē tāmā lā khilir yā chī nāwē pāndrā dā khuā nā yā chuk chit tsam tā onyīng mē rā nē pēr gēng hōr tōng rē yōt bā shōng dō chī tān tā tā xīn bā bzhab chē rē tā yā nyā tē jēr gēng hō nī bjā rē tāq dēb zhik yī tī sā nyā tē bēr gēng hō chab chak rē yā dā bā shōng o dīn pēr yā rā gēng hō tōng chak rē onyīng mē rā nē tī tī sā tāq bā chē chāng gē rā gēng hō tōng chak chak nī rē yā ཁྱི ཕྱད ཀྱི ཁྱི

arambe kharin jana ambacha tan dewa abbe kara kapta anika langa naya kabanda dharma kara kapta sokji tambak sarun zato yugok jalbo rat ga sene tis kachi bandra da chimbo

Qalwa mbiddaa khiri qiyan waayir tib parqshin soqqar jibarib shiyar naraq ki ti mbiddaa qamaa laa khilir tamala khalat odunta parriya argala bir donti di amag min gashi ge jagne tor ge bayoto ti go bola gonga sini ti andrim ban di yerde turike ger bor dawa shi ba sonte gelan poni ndir di tene ger bo te da bon maga de yel tamche de chom odun em tamala ani odun bo bahari khird 안드다 히자커 다쇼 온드히 열 인장은 달르선 데레 로흐숨 주네 보트 촌 라나라케테 바이르트 촌 자나카라 캅다 소컵 판친닌 가식 판촌 야탐 론업 쇼흐숨 바다커 마다든 바드르커 Wanja korakhtir jimda nandri khorir چریک برغ بمه خرق بادا د کارنا خرق بادا سو جیتن تم با چنه بی یتن با کیمرا تخ سو تی جی اف شموشی گد ابنگالی جو سگالا رانجا شیبا تر چم بو تری کانا بلا غو جرو اتی خور جی خدان د چر جی تن تیر ندرک قدوج یغ دادیم کان بو دژن دنه خپلوا زان د خردن یجی خان تاغ نی جه شو ور ننګو اسانه قدوج دند سنی خشی دتا جی یری له ما تک کی زونه یله غه س نه با جگر جی خردن شاخر راکان تا منیا تغما تا کان بو یله د اتق بن تان تم با تر و بیغنی نه ما با یله tene wirnin tie loman ga chike taksin tarur je de senab ji tisa khabar ta shan yelati ga bo khoban dadada san dadar so go ji hakadan chivje ma bo tabuni yetan nabir din gashik tarbir yobar teso janya sangali qlada niqlada sanglada dana khiri qlada bay gashi bo'lar te laptin te dogdoy honi tamba ᱛᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱠᱚᱞᱚᱱᱮ ᱥᱚᱵᱮ ᱭᱩᱞᱩ ᱴᱨᱤᱠ ᱱᱟᱛᱷᱟᱱ ᱣᱚᱫᱮᱨ ᱡᱤᱢ ᱛᱟᱢᱥᱟ ᱭᱚᱵᱟᱨᱛᱮ ᱛᱮᱨᱮ ᱪᱷᱮᱨᱜᱤᱞ ᱛᱮ ᱵᱚᱱᱮ ᱞᱚᱢᱵᱟᱨ ᱥᱟᱵᱟ ᱵᱮᱨᱚ sarji wotong er gen chaten la adap Pagirni pandratay chulwaatay mbarwaa sirwaab dimbaan thawaa nyi xikiye thakbaa chungir dhehna chijir namchar ngabchir staghnita. Andayani vzhabu berger di konta chef gerani bilgie lotava nida ta men changer et ta et ta kenya chema da gerava ayo be tamba kondo ta sen dab chum ba gama ta shun ini minyak ta hor di ger bu shang ke war dar jana ke ger wo ram ma bu che da ini ja tar 호여드 호르지 제르보 챵게 사칸지 세샤 탈블 호마 키타바 동크르비 호여드 쇼비 아남치데 라 타바 키바탐 잣 아르지니 미니 께 호르지 과드 디 kodanji sarcha pandra dapchan dhan ti jisi chirji rambo chen pakpa chan dhani kumbi la la wan kirwa sokji tamba xarun dhat mugur kanji karma pakta chan dhaba sok woyil ji yip tamba gan chirik biram choba chon urjana kshima la minji jidu xócinsh 제라베 네과블로디 ngiegwaab 타바송네 타르테바레 Marcel mé Onionabhaa sioъ¿w token thanks. 세친 xozxan, bqi ch 코르도와 크바타 sijq aminoяba b Keyi cargo ah tañalhiiny 크르샤 qabip 타바소고 equilen gion c 조바 Ncaoq chi biquón gipaya ya m DeepLeshinch bathayen ayazao. t èrgay drugiej, sì hor dla l CPUH sjip ratisara baqax founding un āsāna taksīn kōnāp chodde chevaris nāshāng ilī diyān kōlō tāmīn dōr tōr tārbā shīgaris nāṁ jī tāqbīb tāmbā nā گیدی چمبوو ژلی فشوات ہیں چوبر جن چودن دی گین زامیغلاندن یت دمرن ولابتان باتن یغجان تل ہادر مجن سو لاپتان باتغلی چریک برہ تی تنگنی ورتے فخ ب یلا سو بر کروا جنمچی فرح چب ہت یگ نی دب چمبوو دبرہ چبا ما د سوس تخبر تخن تروان ی تمتی جی بر چر دو تے زم نارنم جو د یارم جو لامتق ارجنچق بلغنی باشین نه میپر نومبی شیل نوغون چمبوردان دین دامن شاب سوخجی دینی ار جیک ارجنچق سو نه بای نو تنگ چوندن دینی د جوبتی نیا یون نه نو د خوختر نا بیار گلا وانا نمش خوردن جی یار د یار گرو اندا بد شیف شوا یو باتی چوندن د جین تن تی بی تا کی شخ درشا ی جی خروا ndoyun mafor lamtib shibu tap tabar chen rtum bir jittani jisag damrim zato jarbe chen ton ti tamchit khonto chen chip chi jip chobar ja chen bu tambe khor chi jerig ban zam bag ne evni yero ti lan chik ton so she ta kha dima ta qil hob shig jin so shig yo ban pebdi qola ma bo dam chi bi yelo ti kamera ke do ala ter nam la alq nag dur ji ji qila gu muhtaj chen lam چدردم باکر تقدا کیلو وات یرتلا اوتن کان جوخنا شی اخسان ادور جی تقبم جون کو چمبرن گیر ورتم در گی گوم چق د اند بر کردو یا خبالا نا اخسان د بو دوا فن بی چر جدا تم چد نیور دیگان کبر تی دین کول لوتر جدی اندشتن تون تو تج جبام دت رون شی وا تقر گپ چستا د گف کی ور کردن نملا غا کرشن جتو 6-tun-nan-pare, wang-af-kur, el-cha-chib-sag-wa, dur-jih-nyab-iq-di-baq, dur-jih-indir-wa-am-da, di-diar-wet-di-boz-na-v-la-af-tan, ha-wan-ki, lo-v-diar-is-tar-git-ta-ni-g-zir-jit-tan, af kur

Dün dâm d ibaçı ɣɑɡ zat, ɐ rɨmʃın, rɨ Jobr d Slovov denn dulaa ťa3 dərvɾáratë tubewa Five hours have been given to drink s dermprised for the d reasons that ask for�나�aty ride a big horse to Dơi Ópaɣ ɣɑɡ d ལྱི ཡིག ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟᱦᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚᱴᱤᱱ ᱱᱤᱥᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚᱵᱟᱥᱚ ᱠᱚᱨ ᱡᱤᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱥᱚᱠᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱵᱚᱜᱟ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱵᱨᱤᱱ ᱡᱟᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱥᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱞᱮᱨ ᱡᱮᱨᱚ ᱦᱟᱨ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱦᱤᱜ ᱡᱤ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱡᱤᱢ ᱛᱤᱭᱩᱢ ᱢᱚᱵᱟᱨ ᱡᱚᱵ ᱚᱱᱪᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚᱞᱟ ᱨᱚᱨ ᱠᱚᱨᱚ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱨᱤᱜ ᱵᱟᱱᱡ ᱵᱚᱜᱱᱮ ᱛᱚᱯᱚ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱮ

데닐 lhokon pakpa 해제 조디 di dhoma soko ngek di tamche maadan da chan, getu kabe, kardan maa bohr mambaran dhatu, lhokon qali yu shanshib di, khwar di rar, pik samo shik di, lop chok nyi yu gombe, shik di achin bum chok chob chan, chega رودم داتو دینام دام نن شب نیب زون ده دقی ورد نیبرق دام بخسان نگن طور خسان دی بان کلور دم باق دانم جو سرگی توبا سقیم بر کنگون نکم در جانق دین شما با قشن جیخ چید نرتم رن جی تخت بخون تام چک توی تخت با شون تی تی اوڈن نی ᱡᱟᱠᱚᱞ ᱥᱛᱟᱣᱟᱨ ᱡᱮᱫᱟᱨ ᱡᱮᱢᱛᱨᱤᱞ ᱛᱟᱣᱟ ᱴᱨᱤᱠᱴᱚᱢ ᱵᱟᱥᱚᱠ ᱚᱯᱥᱮᱱᱴ ᱴᱨᱤᱵᱚ ᱜᱟᱥᱤᱠ ᱞᱚᱭᱮ ᱯᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱯ ᱥᱚᱱᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮᱯ ᱛᱟᱢᱥᱚᱠ ᱛᱟᱢᱥᱚᱠ odrin beki yedur gerbon bemala tandan korup chi yedur ne ajan yele tere me ton tok chob jala sok bar ki wo tok tam che tolo je tak so la gon da da qe en zab ni gi tam che ta yag dur ji khla la sok ba nga yo to la gon to me zogor jan tu gor jan tak te ni gi ngi dub chim bo ni ba khat tak yen mo ti to tok so er kan tak bo ni gi бара башонтэ логон гли фшанч блахшин жирчэ дигва дагдам кши ди бомбе топ абдагмед ламон чон нихтен кор нисэ шонне гван курверим ди ярга босок мртык шин ма бурдым одинни яхшин жирчэ хамар бур гетэ чанта ди дэртэ бисогтам дан ятан бала шава

Tansi kiv choban zabar daksan tigli jidla, tini chiba toba ati, ojin niyik jibag durji jidla chanchan, ojibtib soqo tamchi jim, zat nar jidla, dingadna, namchir jidla, jashir kada chan, anhiq jid tambar jibirin, zat soqon lala ta, bazirni арик баттар шиг гип чобам дад отен ге ерд дарман газар техник ге ཡེལ ཧོམ ལལ འབལ ཛར ཅི ཅན ཏམ བལ ཡེ ཇེ དབ ཅག འབར བེལ ཧོམ ཁོང ཁལ ལེ ཏ བ ndrombe pejne khashuk ji jabur di yel kam mushik tam tolani im tab odni kara kale to arali orje de gni chan ta ji ji de ta ton be yashara yigi dim khan ro bar ta kap ji ne ji ji ji ji bo me tab la ji ji je odni ji chan बना सा तने तेला ए लवा पाला वन कर च अर्ज दन था तख त लो चगनी नले गो तखसर द लोग बे इन चो जब ओदनी दिबार दो जिद द चंद सोसाइन बिदा प्रगरता शिफशवार दो मुख्तोर तंबा सो गतम जी मादर तम ओदन जी जर वो अंडा बद बर्बाद तदबर फीते चो गद बाला को तो लो खोल लवा पा द लालता बाज lamkar dhamshan dhadan pe lala te lava parab shikh shibu khatam jitnya yirda shomba gombe ti gombe ti

han chi ki ki de chi ge ki ye ji yo zhong zhong kan ji en da ber de ten en lo chi ni be ba ba ba na ba ba mi ji nan ji ᱛᱤ ᱥᱟᱵᱟᱯᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱪᱟᱱᱛᱚᱢᱟ ᱦᱟᱱᱪᱤᱠᱤ ᱵᱚᱜ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱜᱟᱵᱟᱫ ᱜᱟᱣᱜ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱢᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱤ څين دارب کبي انکلور دندوف څنګه را دغه کر جن جيب تامبه تر به واش چيمبوغ دور جيت تر به اورن به یې جار ورن تر جيب تر کلور دم به شخکل نه لېخ کړه رن بار نغه با سوګم ده ده تیرې بشب پېن ځلن داربه انغه بو با سو قرم جن تبوغه نه س کوټه تام چې جګور جې تخبې تر بڅدان شهړو ده دیم شخ

birda aradata shebe hakan rangle la chandan ni bir mebe blon bu osoga va chewa di shon zayan to berdam ba gimete ba shon ᱨᱮᱨᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱴᱚᱨ ᱫᱮ ᱠᱚᱵᱤ ᱛᱟᱡᱮᱱ ᱟᱠᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱭᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱡᱤᱯᱷᱱᱞᱤ ᱞᱟᱱ ᱥᱩᱥᱤᱠᱤ ᱟᱠᱡᱟᱨᱵᱮᱱ ᱱᱤ ᱫᱮᱱᱤ ᱡᱟᱨᱣᱚᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱯᱟᱞᱤ ᱨᱟᱨᱟ ᱱᱟᱜᱵᱚ ᱪᱚᱵᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱫᱮᱱᱮ ᱱᱟᱜᱵᱚ ᱯᱮ ᱭᱮᱯᱥᱤᱱ ᱡᱤᱵᱞᱟ ᱵᱟᱵᱫᱮᱱ ᱪᱷᱚᱠᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱨ ᱱᱤᱫᱩᱵᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱫᱚᱢᱵᱟ ᱠᱟᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱵᱮ ᱛᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱛ ᱡᱟᱭᱟ ᱠᱷᱤᱛᱭᱟ ᱯᱷᱤᱨᱱᱤᱱ ᱫᱟᱭ ᱟᱜᱫᱩᱨ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱫᱟ ᱮᱱᱡᱟ Abnamjur Gilla Shakji Chi Jakhul Tukba Gam Thamchib Dab Namjur Gid Dab Talwe Ndishin Daba Porti Chumya e eh, eh, Khong Gwan Gir Tinkur Ngonsam Dagzin Dir Ngudub Niba Shiko Dini Odri Yani Lokun Nargik Bak Dorji Shondi Nalandar Aksan Gid Tambar Gashin Darpil San Jodin Dirwa Sogol Tamji Mabu Sam Odin Tuga Ndodin Khomid Dani Ntar Njali Sogchak Ndarka Bak Vashiki Tugnada Aryan Dagwan Jardib gumbi tba to bogla tb ya te ji ne gom ta da kar ka wa ta bar ni ne cherik bare ka be tam ba be lo ya kong ga ne lo gon to we shab ji ar da tak na en jar ni o dok sir ji gla gom yar ni to ya pan da de khol tb ya te ji ne ji mang ng tam chit ne bar ya tak ti dor nan da ti tam ni di ba ndiyo ote ni maha mayi jidar chantani kagarab chirdan ta chakba li tukam zat sankib zabu lo ma sarji yihi shabji ote nta chenay mo o nibirashi zanya chonwa shabdan jakul shirnin soko li xsawan di bi huan jidar nini o gumbi chan khalir chimbo zati chayog miyamchar daksan jakul chibar تقسان دي بيج دوخور كابير دورجي تقبيب تامار جاشير جبرم دت ودرت كنم زان لا صب يغزم تشوجت نا يغزا يغزا ما بوتان تو فما كان دو مايا توون چوق چوق جيت نا زان تيري جا مرميم زاد دبا Elerav şefşiğinin diye gümüp cinne körni nalandi elorçuq zıddatım jan vaqtıqla qamşa gerik daxtından da bin ordan ki yer daxtan gigirdi ma bu tarındat ere qılılı nur bilan atdi xsalan dibo hakatim bolsa allar namın dorov şeroqli yığın etiqçiq de tarta agan abji birtiq ya yiki ཁྱི ཕྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི диндер сахтын шемер диндер дорджи вянги ордуптып согуп там тий магар де бангалана давал ارنامجر жер تادقلا هم کبرم دت گومبیق درجی میا جختین کور قزی کن تام چی استون بر لوطن توپ قول شق دا بو دان تین دی با سو قا یو گیت جت ما بولا اندر و تام کن گت دا یا خسان دی با سو قور جت ما بو اندر و دت خن قفچا نا کبر یو گیت تلخن хвала рыгба ме бүм чатнин ё бүсэр нигди тыгба ме дэ хөт хулур дон бүр гидндир соқуптам жима боқтам бүр тамалар нигди лагын чим бонда то кабрындыр кеп каршы кымза ᱥᱟᱱᱡᱟ ᱜᱟᱡᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤᱜ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱨᱡᱟᱞ ᱠᱟᱢ ᱠᱚᱱᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱵᱟᱨᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱚᱨᱱᱟᱨ ᱧᱮᱵᱩᱱ ᱧᱮᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮ

ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱮᱨᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱟᱞᱚᱠᱚᱱ ᱵᱟᱝᱜᱚᱨᱡᱤᱥᱚᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱞᱟ

আর এম বি লেলাম বাদার দা আম্মা তুব দা বা তা তান গাদা আরক গিটার নামকে ওদিম চোক দা আখচিন জিখছে সোক জির্গোন ইতবাবনি বেহিরগি লগন চিমবয়িন তি তামচি চিমব তামালার গ্যান বাত গ্যান সোক গাবমা হোপালির nalanda da ambatama la khala da renchin ro sug la ga ka da de no ta ge ji alagum ta da zig be te hin ger be dum tar tik gem je ba la sha chim sem der gi bi e kham ba na tr gel be tum ba che end shin kha jin den de le da che tuk tsumti lal lakwa warindar bintro ba chungwaar jesaw zonay, gwaar jesaw kum tatakna, diya ghmag kum nababashan watsi, gintar namar bibali shiis targit standar maatsa ghaayin no, kabar warindar kishab ba chingbur tukbaashan diya, diya tzala ba chungwaa la tuk, diya tuk maatsan bar khambala rafshan lamgar rikdun rinamshan shiktsan mjar 아르든 옐레 와르 제덴델레 마응그 담체 바르니스 톱 서르션 임파이르데 셈데르 코르 체 타르브르 자토 언더케 파곤 카말라 아르케 데 임버타말레 엥게지 로곤 자티 크산디 바다 아친지 크실람케 몬체 딜레 칸다 마와시 겐다 빔 카프쳇드음 존 게발라 쫑즈 데 드브르탁 소 오자야 로곤 데 로곤 제다르 라니게 녀부 샤블리

ارجایت تینکور رجب از قبل ما ما بو تینر جدی جان سوق ما شکد جدی در تباب نی وان در تند خدی در جند و سوق نی خدی تام جی ما بو تام دو جی تقبان نی مرت رخترم در نیف چو بالا خشخ سو خر گوت نو آرن نا کرا خند یا نرو با علی وار جد mbtamala khaler nor odim damje namlam shi pevde khanda dim 대랑니 기엔 죽든 콜로든 발하직 지상니 기 기거드 드바 마우디 버 타타가 암지 버 쩍서 고기 탐지 렌친 도르지간 콜로든 버고니 드바니 딘버 타말라 상기 게퍼 캬버 카치 촌데 사완 디바 차버 탑치소 기오딘 테이 촌데 티 카치 여기 머뜩 끝이뎀 키바식 코랑기 오딘 드신 티 따스도 베 에노곤 게르니 머뜩 디나 보 쳬르고 식니 칸 타는 그의 반제라 타가티 워드 쇼브 아드리아 아마르보시바 테고 르신도르지 테마하 안다나 이티 산다나고 그지 가진 지기 엔다나 헤르 마다가 니기 남저바 침보르티 타그니 세르바스 코니 기 탐치 마본다 토피 탐나 방갈르 조르지 아데 카감 쇼디 데네 나로반 롬바바 칸데바 발라 아드리아

میټپان نارو بیل حمایل شي خور جیر رخصت دی خبر بادان جل و فکر شنجی بل د دې خلاصم سن جوړ نیو می سوقسن کبر تبرنی اما ناسیخ کور یو تر دغه برخصن نی ګمب تباب نی ام بتا سوقس سن جتان باګر ته ولن زتو زیاتی ګو د نارو بالا سوق بل ما تی نی خیر دی ګډو بر چر واغ دوزیر دم باچم بو امور بعدم دیوا اگر تند تنجارک ته تاسو جیب تلې تنګ بر تنجارک ته نه لو چونی سوې نارو با تن بلمی ki gyodda ma dhaksan habar margit tan yargin kholob demchuk lam kibirit kir ndirba lukub jatan mangik ntayi ba tukza chit demchuk rikki wapkar raya abdan chit tsam ngabar chak lor ngarab jabdi ngitub chimbo niti ordombo chiyo wā nāt zā shik nā rō bē kardan dham kīni chāntu dā pōrā kāng nā wā tā mā jī shīn nī wlā bē shīk dī jir dā chē tā mā chē kōntā chē nī rā ngi tūp tō p'tī nī chō ā dā kā mā نو کوم کو می د انڅو شی د ډرګلګی شګه خون دي ساتي یګان د رکبشن تبرد ناروبې چمن کومانه نره مبهه نګلمته من بیر شی سمبا شیکشیم بدر دررنی ته چې زه ځونه انچو کته نیباګو دینې لوکن چمبو ونبره پد ناروبه د چمنه ګماخته د دغلې شو چې چګ لګغنی بو ولا زربار نام نه لمه ariri nyamlin gi toler ka tba shigin na mayin no dar kap to ke ba yamar ga shorti nur jim me ni qit bu jan ya mana ka khir hachi ba cha chim za bo dar chen den ne khin jagar dar ka ba alu pamer ta ba kum chi jagar shig ma sok сабжан жачева тамам дат гонлов дяньо гор сахжике варда тамбакняти вардорм чоккорнгэ жу внизу ndarka bu nalan daba gama tinkur shab chonwa shonti chivala tini wan jiddin dili yonsir dhobar nalandi yaxsuluk kangar gokan tör namcho gardan yekeda yexsham tutin korma hina qsan qtamchi kebir menjer dipshit kobi abaya tarm ab yugata achi damgo dana khirsoq pandadar ngabya tamchi qzibi tumarate tobana tinkor shab gel pandada tamchi kibib to dechenyam bel homerke do abaye homa

D 몇 Uena dewa,请 Abaya, champions of Ceotia. hx3 va Jobaab gi khtandioulaa знadoa3 しょうقaláanha nazwaarachtaaarh srvaaEsh! enye나� ridexikara mnekaaliya ximbo kakabar gu captionsoonaak Seattle's Tiger tongue-saulga, don dripani04, Senj 주세요 banziquluamseqikozyuzearak highlighteri osikitoob diaeva505. metalza formalid' imm bloldeizig local-屦 engu enielda!.. Mor huaipta hgy 160nezei dili matigada cio'不管odi 7So canadidad 15 returning African ወየርን ድርያ አፍሳን ይርጂ ተለከን ተብቀድን ቼጎ ዲየጎ ቀን ፈቅየር ሎብሽቅ ከንግን ተር ዱርጂ ሎቁን ሸባር ሪባግ ሸንቲ ዲየ የርሽቅ ጂየ ጀደ ቴጠቅታ ኮጊየ የለ ሶቀስ አፍሳን ይርጂ ጠንባ ከንዶክ ሰርም ዛቶ ቴብጅን ትብሺ ጀግን ሎብሽቅ ካርሽቅ ኮጊል የለ ሶቀስ አፍሳን ዱርጂ ተቅቢ ጠንባ Таасан гэм нэг хэвсэ чэтэр чэвэ консалле кана матисо тэбэрэн рордан гэ ярдэ тонгэр логон баман жогны ди нэгжи тамба чэ тарын дат мэрми индэдэн забэ гэм шэмбэ фэрдэ чи мэвжик бэрдэ дана бога тэрэвжик бэрэ тхэн тарда нэгжи тамба таржим ба янно ани ба ойер дэ дэвэрхчэк бэ

ꯀꯥꯕꯤꯒꯦ ꯋꯥꯖꯤꯃꯥꯂꯥ ꯑꯔꯥꯕꯁꯣꯟ ꯇꯣꯕꯝ ꯅꯣꯕꯇꯥ ꯁꯥꯕꯦꯁꯔ ꯁꯥꯕ್ꯂꯣꯟ ꯇꯥꯕꯥꯆꯥꯟ ꯑꯔꯥꯕ ꯊꯥꯛꯁꯤ ꯒ੍ꯔꯥꯕꯗ ꯁꯣꯔ ꯗ꯰ꯕ꯿꯿ ꯁꯣꯔꯕꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯁ걟걛ꯤ ꯠꯟꯕꯚ꯮ꯟ ꯗ걟 ꯗꯦꯨ ꯟꯤ ꯁꯣꯔ ꯁꯦ ꯅꯤ ꯕꯔ ꯗꯣ ꯅꯤ ꯁ걟 ꯅ걥ꯛꯣꯔ ꯅꯤ ꯠꯟꯕꯤ ꯅꯤ ꯕꯤ ꯔ걟 ꯔꯟ ꯔ ꯌ걟 ꯇꯥꯛ ꯒꯣꯝꯕꯤ ꯃꯣꯍꯤ ꯅ걥 ꯇꯥ ꯕꯔ ꯇꯦ ꯗꯣ ꯇꯤ ꯅꯤ ꯔ걟 ꯖꯦ ꯅꯔ 걣걠 ꯥꯛ ꯥ ꯟ ꯟ ꯟ ꯯�걟 ꯜ ꯟ Arab de chongjan ma yihi wan po sortir bi ni bir dog de de la sadme den de tak ini jerbe chan wa la arab chong de bir goni tamada amba loq sal wa samja tam arab de chong ki wo tam chi ji ji ka nyan chan jin ba tam chi ji de chong وین چونی زتونی شمشو د پرتو شاو چې دی پټم چې مو چې کاجو غوسه دی اندر و لور دی بجب ګرځي دورنام خلک ته دقیق غژه تم چې یو بر نو اندر وکه باد لغلم تا د تومر خسرون سرجی یتی کوا ودن چوغ تقیم کام مر غیو وختم تی ندخم تی نبتی اندر کالوقنا هویر دپشن دپتان بار بیل ماپتا بورتی کامسوشن ارمانوق دورجی پتقرا انچون قنم دونگم تاندگ شیرجین ارگوندا گومشاب جی بوت اماز مخ دلم بر جی یفتار دپشن بی تاتی رب یوم اور شیبالا مردی ام کامبوت نا یخ قیل هو خن فشد رب دشن ما اختیار گی وار اخزر دپتک نیندق شی بیرگن ارنا ماتا وادان داند لالون خور دورب بات

Камызы оңбал арттан тоқық шигеді, чықсымы арымнуты чигзоқсы небір жоқты. Ндір тави чигір жоқын забадан еттан бөй алық қылып, чы мақсама сұғны біләшін дөвшәсім мүпчі бұры тақы. Еркі бөл мәрғы оқ сақсым ки қазық кәбір жын ембатан чиваланы тестір ронғу шиек нәвәвшін ши 오이프타 미치 야르존디 담메 메로 라브람 자바이노 만더 니카진 거르지 호군 다나 칼라다 진아 메다그니라

kanawe shanshol gyarwe hirabda te pandata ma bola tukhen kyabar warbu ndul ndun teda kari ndurwe laglin tamchil la amkhe birabja kachi ngana khirli sotar ndu ndilwa ndilwa dubada kachi khir sobut khandali samjaba astandil samanta khir ngana li karaka ngabcha pata ཤ་ཞོང་ བེ་ ལོ་མ་ ལོ་ཙ་བ་ dalma pala qulub loza da chongdol zin gni te gni la gzu ji turte ye tene to mji ye kwa jin xi gen de tene do gzu ji wa jara ta ban zin ba khir bi got ta ne so ta bar gen zin ti asan ge wa gni ro chong ta tum la ma da qulan ta sha te wi ji wa gni na le ja chen phir ba yin no o kwa jin de le chi yin ta na ba chin bo shon de na lim te yon den wo lim kéi wén dhéh zhéng dhéh xéng dhéh wéh áng zhéng bá sòg yéh dhéh wéh tán dhéh nèm héh dhéh xéng kéi wéh kaché bán chénh kéh dhéh kéh réh chò pë lo zhá wéh wó téh chéh chéh wéh sè pépé téh chéh léh chó már góndéh mèb chéh xík kéh ᱡᱟᱛ ᱠᱮ ᱥᱟᱜᱮ ᱞᱮᱢ ᱫᱟ ᱵᱩᱱᱫᱨᱚ ᱟᱢᱮ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱠᱷᱚᱵᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱞᱜ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱪᱚᱨᱛᱚᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱥᱚᱥᱤ ᱛᱨᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟᱫᱢᱤ ᱠᱤ ᱵᱤᱠᱥᱟᱱ ᱛᱮᱞᱟ ᱵᱟᱨᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱛᱨᱟᱜᱟ ᱪᱤᱱᱮᱭᱟ ᱥᱟᱢᱩᱫᱤ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱣᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱥᱟᱱ ᱫᱚᱨᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱛᱚᱨ ᱫᱚᱥᱛᱟᱱ ᱫᱤᱨᱪᱤ ᱧᱤᱛ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱫᱨ ᱱᱤᱛᱟᱢ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱨᱚ ᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱭ ᱴᱚᱞᱚ ᱞᱚᱡᱟ ᱵᱟᱢᱟ

تیر رندل تاندل وار گشتی ماسوق گرنی کت دقل هم احنارم دا دور جیتا لالو خور جی دور جیتا اوه یگی جل واقسم لی شمی کامس شون نی تم دار و یگی لا کو باسوق نی مون بو چدنین کاری جن در ترتی وار تند تر شونگو گلو سوگو جی اب جی باندنی تر وان مون با کوما کنا یلا زو shong chid dhe mo dhe ji nzu dhin dhe dhwa dhan chi ba gan dhe le nge param zhong ki dhe kam chin dhwa sok khi ba tham chid ji ye kong dhe nyit khutor me bhe shir yan na ro bhe lhoma pandra dha hmer dhan jana wo dhe shun kam ji yan dang long thang dhe ngun bam dhe se

خلوتا بارخ تو قبا اندر با تا گم با و گم فشن قدسن اندر دی شغل من فقیر د قاب د تابو تی دی بار نمرم جینم سوغن نو یغن جی کم نا نیان تی بار نولا تق با گن پر چی واشی گن نب سن بر قرت ار نف کد ریبالی بلا ما کن گا وسل دا دم ول فورتن سارتن دا انچا تباین شیخا بشرت نا تیک بیو بارنم لیکن شی چن او دسون جان تیلی لبر و تو نا شی چریک برن جیروانی با سوسو ونجا ددغلا بلغلان گه جن تم ماختو کتر چم بو شون و لار جین مانتون اون دو با Ardlan kam ba kochi impagyar dapshon di khibshin mbamba tigla zoni wot lakbarab gyar gyarwa chachon dibtin ji takshin ji chila ki ba chimbi nyit ji sali chakha tan rakh karmu omab jarni tibi tumba vishab shawa rakhzik gmabur chakdi khasa kongi sopak kanchotin ji nadab jiga yobarab kato ya aram ta ra kru go ma la jar ni ti ba rag zik ke ngom bur tak ba po de je ma shi ge ta shon bur tak er ter rag zik ngom bur ni bo ne de ka tam chit mir ji be pa go ram be ro ta ni la ញ៉េចិតាដាក់តំបាសហតានភៀរនិរវិសខូរៀននំមកាដាសិនភមិតកាដាយមរជីមណាជីសំជីអរជុនឌីលយមខសមងនជមសិតបាវីរនិជានហបាសកហ្គហបាណញ៉េនិណគានិកជីញាជិរឈុំ Тэгээ логон танжон тэ орно коло жавабыр дэн хэр билэв жетти. Хэвшин дийм дүүр ведэн монтог дийэрэн бахсар руши бэгжон дэрнэм дин чанин читэр бир дэрдо. Яа чо ор жээ хвардын адэ хэм дэн дэрэм жогнэ лэ паршин дийэв кабалык бир хтал. Адэ хадэн лон чинэрэн заавни ди. Ndir ko dir to ke na ab jer ndromton jim ndromton ten nam gobla mala ka basok ji patrol chi wa chi chwa yin no ya chor ji ni ka chin bo har na ba so go ji be patrol chi Тедаг эв кабаган ахчиев шамбар ахталап. Кенер гихием жо херим барди тамбар надир дикваджен не камсы пебал эв шон урджента. Чоо тарамсан ке эв каджен на махшиге дире ди эквадор чимбо тоба ар шачиб ехи ди гон тир тамбандала шава чи тадамдат. Тене мзорти тарти еварен чэнин анып бира

ee ndirwaa xerib dhruumaa suqdi, xizhuang u geri, u qadda mzaba suqdi, tariyan. Chi talaa loo zawaa blortan xerib, xerib dhruumaa xizhuang u geri, u qizhuang u lan chanyinm zani. Chi tarwaa yenshan, tiapir paasib loozi, kashir suani, sanzaani, ati ee ghani solaa aftindi, loo, nyohi shtaxinm dhruu jamaam zani, u u tu shtanjik u xizhuang suqdi. Ndirwaa dhravi mzaba riknam ᱡᱮᱥᱤ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱭᱟ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱛᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤᱧ ᱡᱤ ᱡᱮᱱᱮ ᱭᱟ ᱪᱚᱣᱚᱨ ᱡᱮᱱᱤ ᱨᱚᱢᱨ ᱡᱮ ᱫᱚᱠᱛᱚᱨ ᱠᱟᱜᱫᱟᱢ ᱨᱚᱢᱵᱚ ᱪᱤᱞᱟ ᱛᱟᱨᱥ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱫ ᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱜᱷᱤᱱᱤ ᱠᱟᱜᱟ ᱨᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱣ ᱞᱩᱠᱛᱟ ᱤᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤᱨ ᱵᱮ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱫᱟᱞᱟ ᱵᱚ ᱡᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱥᱤ ᱵᱟᱜᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱥᱚᱝ ᱛᱤ ᱠᱷᱨᱤᱯ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱱᱟᱣᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨᱛᱚᱨ ᱥᱚᱢ ᱢᱚ ᱡᱤ ᱛᱮ ᱫᱟᱠ ᱠᱷᱟᱴᱨ ᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱣᱥᱚᱢ ᱨᱚᱢᱚᱱ ᱠᱚᱞᱚ ᱛᱟᱢᱱ ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱱᱟᱢ ᱱᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱡᱟᱪᱮᱱᱟᱜᱟ ཤེན་ཡིན་ ཕ་གིར་ ཏོ་གན་ ཆེ་རེ་ མ་བཅུག་ བ་ ཨ་ཁོན་ དུ ནེ་སམ་ བ་ ཏལ་ལ་ ཏེལི་ཝོ་ ཏེ་ ཤོམ་བ་ནེ་ པར་ཝོ་ཆེ་ དང་ ཁོམ་ཏག་ པ་ ལ་ཤག་སོ་ ཁུ་ཤི་ ཇ་གར་ ཏེ་ ཁེམ་ཞིག་ ལེ་ཏེ་ པར་ཆེ་བ་ཤི་ ཡིན་ཏི་ ཡོན་སོ་ ཟོག་ པར་ ཇེ་བ་ནེ་ མ་ཡིན་ཏི་ ཨར་ཇ་ཇོང་ ཨོར་ནམ་སə ལོང་ཁོན་ མེ་ པར་ནམ་ ལེ་ མ་བོན་དར་ མ་བཅུག་ བ་ཤར་ ཏེ་གན་ དེ་བར་ཤག་ པེ་ ཉེ་ པོར་ཏོན་ དུ་ པར་ཆེ་བ་ཤི་ ཏམ་ བ་ ཁ་ནེ་ དར་ ཇི་ཁ་བ་ ཟོག་ ادق ایکواتوریا مادا یوبال یختور نفشی لوزا و ابلردن خرب تاخون سانزان علیم دوردی گند گت ولما چی نمج اون تر نمج جی اون رفت بعد نم چی باق سنیل همار نم لاتم بعد دچن فرد شیخ تنق بعد کم چن را شون شب ده چمون با سوق ده تو نیف کاپین کولم نه سرور تر با نه 가직 르근달라 샘쯤 바라 잡아매 컨데 노로 예 잡아 무히기 컨네 카오치 산다나리 제들라 소고시 자라와 소콜 호마나블라 컨니 쉬모 바라도 샘쯤 지여 룩스 녜티 이카남서 dentpati saji ji or je tomobor kemla be chero oni baxan do ji tqba chertar shombo tarne tamba nader ji ti se chergeri totori nyagir ji ti se khar kom shigja bando samato otinda marni gon ji

Tene tsapo chichon dipten ge lakon san ge san chan din te gui manze kirsik tanya mafyum bar te gu dixin kaba nyan nye jin dhivar na maq nama kirdi lari goni tsambo lagan pil huma nam lagan kabi taro kir yabar lakon chenpo pa mam zhoni chan chan di di wo ji lachan gu dhubwa chanam tor san yan lan ji tabo su la qayab jaba la rab dhoni bandar chikhtir

tsumba khwariya ngalim jarwaam chwaya nyaya tansim zambu kiwi tamba jastab jaji chiba thobara chak kukhtora ombo ombo tamba namka chilab chuk gombe jiddi tanda chub takku ᱛᱮᱱᱫᱤᱱ ᱡᱮᱜᱣᱟ ᱚᱨᱡᱤ ᱫᱤᱱᱭᱟᱢᱮᱞᱮᱱ ᱫᱟᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟᱨᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱥᱚᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱵᱮᱨ ᱫᱮᱠᱷᱥᱟᱱ ᱢᱤᱭᱟ ᱦᱚᱜᱚᱱ ᱯᱟᱢᱮ ᱣᱟᱭᱚ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱱᱴᱤᱜ ᱫᱩᱵᱟ ونب سارجي يكي قني دي بير خد دم دات تي تر رجم شو جي جي كورنا قار ني بو سو قست تر دي نه امتي بار نام دي توغ مريم بمالا تا مارا جنس چوغ كي يب جير شان كات ني رجم جن نه كات ني ما گوم دوب جي فد ني نه финичети та тиг дафшир керва та кфшон ве ти пр вхтер тон нам ди фшонти додм забае но ти тарф там бар нядер ди ти фшон оксани гнавлани сани хнядер де так ти тарти вар да тол ти юк кхтер гники вар ге да манг хсого черик бир нан там баш дер ди ти фшавер ге да чобер ге да гни лап тем бо ван ка да арджи там да лоб джин ба согли ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ Starkvadevshibanyi dvsa dzii huwa djin dhanar dzii oba maantong oor namjir djin lochin rishin zanbo kachirishundi evla maa mabootin dzii ddaa qdamngiq maa boon njani qsan ngi qchidnaa capriyo ki oyo dtoor namjir dzii djin nam parxirishin arni yodum odo dzii njerbaa dhanar dzii nxar doovgir njerbaa qan tenyit dhibin, njerbaa tenyit znaa soqovgirni qan njini dzii lakbarqtan chenjin ji jiba samba khanda ma war shon de le phota shiba go do ji panda da manda kala kha so go chan da di jor ma dan da cha khabar khon shok ko hor kon sap ka ji do dur ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱛᱱᱵᱟᱨᱢᱟᱱ ᱤᱦᱥᱚᱞᱟᱨ ᱛᱟᱵᱨᱤᱢ ᱡᱟᱵᱟᱭᱮᱱ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱱᱤᱡᱡᱤᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱚᱜᱞᱟᱜ ᱨᱚᱱᱛᱟᱢ ᱫᱟᱭᱟ ᱜᱚᱭᱟᱵᱠᱟᱱ ᱜᱟᱥᱤᱫᱞᱤᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱫᱤᱨᱡᱤᱵ ᱠᱟᱵᱟᱥᱚᱠ ᱯᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱛᱚᱨ ᱱᱟᱢᱡᱩᱨ ᱞᱟᱢᱤᱛ ᱡᱤᱞᱤ ᱯᱟᱨᱡᱤᱫᱡᱤ ᱛᱚᱵᱚᱠᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱵᱟᱱᱟᱭᱮᱱ ᱯᱟᱜᱞᱤᱠᱛᱟᱱ ᱭᱮᱠᱤ ᱪᱟᱵᱞᱩ ᱞᱚᱜᱤᱜᱱᱤ ngabana ta boro lo chen ra chen ta bin di bi ji den ni ta ti en de ba dok sur sok zong chi pra ma bo ger ke da qe wa da ka ba so ge ne khu chi shim bar khsan za ya she ni lo ta wa ma bin pa yer ni nyan di ger khut chi rig bar am zam mo chi sor chi ngi chi ngi chi Otur ngar gerwer gedin dile tandan jiba nam la angir chi dan shidak so khonda lag bran zat tomar namlar ge cherip tam bali merawa saki jalan tsna sogol homim chok chugib shon dedagli ni werib gedin di bur kore khanda tawer shwa yana de engilik sa tso marwa loza chi jib lo di ge logon naro bada ige ne bola so ba teni khsan bur kore nama shi otul tam bali chok di bur Tene kamba romnyam dorji lagnar te romnyam dorji jagard ndiba nyamba la shomba te elamd jagar wa gani ndiba nyam te gwa tam marba khshik zimbi la ndiba khsan ba sogni so wanja jorji na romba sura ka ba sogni chol ba ya chig chirji andar ba ndiba khsan ba u yuk kōn rā wa سغلا mā hwālā sōk lā fukā bānī niviruk yati chak līk ཁྱར ཆེ ཅི དང པོ སོ གལ ཨ ནེ ཨ ནེ པ ཅིན ལེགས ཏ པ ཨ ཤོང ཨ ཛ ཡ ཨ ཁ ཏལ ཅོང ཨ ཛ ཏ མ ཡོ བ རྒྱ ནེ ན ཏ གོ ཤི གེ ཤོང འདུ གེ ཅན པྲི བེ མ ལ ངོ ཨ ཤ མ ཡི ཁི ཤ བ ལུག ནེ ཏ པ ལོ ཅིན ར ཛ ལེ ཡ པོ ཆེ ལོ སོ གལ ཨ ཤ མ ར ཏན ཅན ཡ ཅ ཁམ ལུག ཏ པ ལོ ཆེ ཏ པ ཏ

ወዳን ከባገ አጠሩን ደ ንክሶ ሎቲ ቻ ቾ ዳ ታምጽ ቅዶጂ ሶግሊ ኽሰንዲ ጅንዲል ጅር ወያ ቅርባት ነር ጀደ ከባ ሶግሊ ቻ ማደም ቺ ሮዞም ቺዛንገ አባ ያኽር መዳላፍ ቲንዲ ንንጂ ጅደ ሶግ ጅርዲ ከባገም ዘ ቶ ዘን ያቅኒ ዳ ራሎታን ኽኪ ሎታ ሶግ ማቢ ማርን ጅክሰም ሶግ ጅደ ዶግጆ ማንግ ማደ ኽስተር ደ ጅርባታን ንጅርቺ ዘባ ሶግ ከንደ ማሻ ቻብር

ᱛᱟᱱ ᱚᱫᱚ ᱪᱮᱝᱠᱚᱨ ᱪᱮᱢᱵᱚᱞ ᱫᱟᱪᱮ ᱟᱹᱪᱤᱫᱮ ᱠᱚᱨᱚᱜᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱨᱟᱪᱷᱮᱨᱵᱟᱱ ᱫᱟᱪᱮ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱨᱟᱪᱷᱮᱨᱵᱟᱱ ᱫᱟᱪᱮ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱨᱟᱪᱷᱮᱨᱵᱟᱱ ᱫᱟᱪᱮ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱨᱟᱪᱷᱮᱨᱵᱟᱱ ᱫᱟᱪᱮ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟ Нилигне нилоде бала адрия сагли нагбур курсун нагсамбаны чибата ко марге дижигли дожи кдам жева гвачты деп хаба маңы кдам чибардым лочин равза тисага чонзы деп шонча гаяр дарада ем дугмыл холлобы сага дигир кдам забада марнги гни дифат дебути чола чирх тобаен демжи чимога тедан тонген сарги тобала

tamta ba kamche sogma bo te ne shibe kollam ke bretir le sa shin ki xam ba ya prib ji ba dam che ba nam la chi tar ba yen no mar ba lo ba xan ni shi wo te lo dam ba le wa che ba ma bo

ᱡᱚᱱᱟᱥᱚᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱪᱤᱨᱤᱠ ᱵᱤᱨ ᱡᱚᱪᱷᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱪᱟᱵᱨᱫᱚ ᱯᱚᱨᱚᱱ ᱞᱚᱪ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱤᱵᱟᱱᱟᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ tērē 삼발로자다 sāmbā 판다 단자야 세나틴디 yōndan jī pānta dāndzā yā sē nāftiñ tī dēm chokhāntōr jāṁchūr jī dāndrī lē yān lā gātān amchī bāxān nī nyeri yām zātī wā yir tē tē dā kā wā yaw kātān kā yaw kātā sō gāchī tārwar kīr bā yin nō yī yam 대덕 소소리 겟티 치타샤 랄리 아브 육탈라 산니캠 치바이노 ཡང མལ ནར བལ སོགལ ཡགསན དེ ཆེ བལ གཅན ཡོད ndrok me lo da sog ji ge den de le tan dan je ba nam ge ra ko dan za ti tar ba ye sha ti li che bra m ndrok me ye pan de dan ga ya da ra la sog ba le le Kepir didi tamchit ji yansi xwar tujin kolo na ya tukmar panja ta xirag badan bordo ta akya cho lo zi jiddin dili bgirni. Wan kut mangi ka cho lep toba tum lo za soga li gib akya cho luk ta jo lo zi kachir davam gombo tenni. Chok mungir ji lega maqtuk jiddin dili zobar bgir. Wan kut mangi ka tamchit bam ni shi panja ti chok mungir la aran jiram zat panjin la yinkul laa amkhaytab kanyitanda kerym, yir jir ton laaf kaba soqani atarwa mdron jir jir tani wqatbaa shidbaa troyla yoba mdron lukta tsaama sanar jir tijab bali xantiyin jir tshinab jirni galo soqol xumar naaf laaf kabaar sami lukta raa chirib jivar u pandi te manda fili jitundili xantiyin jir ᱡᱚᱨᱟᱭᱟᱱᱞᱟᱜ ᱛᱤᱵᱟ ᱭᱟᱥᱟ ᱭᱮᱨ ᱫᱚᱨᱟᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱫᱟᱜᱡᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱡᱚᱨᱟ ᱴᱩᱠᱩᱨ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱛᱞ ᱭᱚ ᱵᱟᱝᱜᱟᱥᱤᱠ ᱥᱚᱢᱚᱛ ᱠᱤ ᱤᱱᱫᱟᱨᱱᱤ ᱢᱟᱭᱱ ᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤ ᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱞᱩᱨ ᱠᱚᱨᱟᱨ ᱱᱟᱢᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱚᱫᱟ ᱪᱤᱪᱮᱨ ᱟᱠᱥᱟᱨᱣᱟᱨ ᱛᱤᱨᱵᱟᱞᱟ ᱥᱤᱭᱩ ᱵᱚᱨᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱠᱤᱢᱵᱟᱫᱟ ᱨᱟᱯᱥᱚᱱ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱪᱚᱢᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱚᱠᱚᱢ ᱠᱮᱠᱷᱮᱱ ᱛᱤᱵᱟᱵ ᱱᱤᱵᱟᱢᱮ ᱵᱮᱡᱟᱱ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱩᱱ ᱫᱟᱵᱟᱭᱱᱚ ᱮᱛᱨᱤᱯ ᱠᱟᱵᱟᱱ ᱟᱨᱡᱤ ᱫᱚᱠᱛᱚᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱚᱱᱛᱨ ᱩᱝᱜᱚᱱ ᱢᱤᱭᱟᱨ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤᱠ ᱭᱮᱱᱡᱟ ᱤᱢ ᱛᱚᱱᱮ ngunti yuwa jiyagna fkadba mangi xoqqa mawshan wa mit bihmeti malango on адамга калам дэв та чибер корор нэм сертон кэрэг лагна сертон ди комчик дэр вола ка корнам дэхсан тэг дамны гэрдэм ардык бар шартон чибер да пара жэрэ шам шам тан суглагна сачин ди сертон жалды я озон кэ хсан sagmit diva chimbur kub ni nim kap chi chimbur shun de tog bar jam sala ma me tba chimbu ngatr zim bar de te sar ja banda da kangar jam sa khol zam bolag na ti de ne rig bagni ala tog ba me bim kerib gi pam o shebre te bi jip tin jam ba ya da me ni bir kama ka abde цохвед ټولن دنه مورډو کوکر بار نام ته څوک ته مو من به ټول دنه کا پرګو با سوګر جېر جېبر جېبای نو یا مربالو ته نارو با سوګر تن دی جدي غوښت مانګ ناتوق ته کبر سلم نارو چې ګې دې ته باڅن نه هم اکا چې نه جو خور کې بالغ نه چې ځان نام لیک په جد ته کبر ته ᱛᱚᱵᱛᱚ ᱜᱚᱥᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱠᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱩᱠᱛᱟ ᱯᱷᱟᱜᱢᱚ ᱛᱨᱵᱟᱞᱮ ᱢᱫᱩᱢ ᱫᱤᱠ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱵᱟᱨᱚᱢ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱷᱚᱵᱚᱵ ᱠᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱯᱷᱚᱣᱟ ᱭᱮᱱᱚ ᱡᱟᱭᱟᱢ ᱢᱮᱞᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱵᱟᱱᱱᱮ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱦᱤᱭᱟᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱟᱫᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱟᱱᱮ ᱟᱫᱚᱱ ᱦᱤᱭᱟᱱᱡᱤ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱵᱟ ᱥᱚᱠ ᱢᱟᱫᱤᱢ ᱪᱮ ᱵᱟᱨᱱᱟᱢ ᱱᱮ ᱢᱮᱠᱤ ᱢᱮᱞᱟᱝᱚ ᱭᱟ ᱱᱟᱨᱚ ᱵᱚᱨ ᱪᱟᱢᱱ ᱠᱚᱢᱮ ᱪᱚᱢ ᱵᱚᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱨ ᱡᱮᱥ ᱡᱚᱨᱛᱮ ᱤᱞᱤᱜ ᱫᱟᱢᱱᱤᱜ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ

tambar nadar ji de sar jagar ji hogun kasara ay e ta dekhe gara kache tan tam se ananta aur wo khala mant badang he badda khanta khandara cheta pama sambawa yoge logun dama kirde bimala mata khandan garba bakhda saha kamala khala kalba mata zana mata sarinda bod khalinda bod dana khala bod mata mena gwarma sarwanjan dewa ndane trabasok tai

mugdö metan bida khanda kalakta kalman bazir yamar qovo dorji rahla kutan bazir nerotana bazir valvo as radna kara khant manzir goqa surya kirt gaga nar dara norve samanta khir nikalanga dewa jagad mada ananta bidda khir jana khya khir bada bobat tanda sungada khir jaya data dana khila sanga khir Sömadi Sankara Kalachanda Nzana Kupta Mahambordit Handrita Nzakbam Khir Tiloja Ananta Longchuk Dorji Rah Khir Walbu Mahapana Walbu Mbadir Kirt Walbu Kaya Khir Walbu Tukba Khwal Mara Tamchim Mangala akhir tarbana adaraya zayan dewa lakhtim kara aran akhir anand akhir rahul akhir sanglaba kirti pandrita kharipata pandrita kharim banarana mudang kubda sugu su yevjinda lozawa yantamba hnyadir jitisa tumna sambuda dharma uqata halong durji khwar Rangamala koka

dama aloka tamba nam ka dro rinde ma na bar mar tok ba ma khitya got je chem tuk la kamba ko chaq nyek nde wa ko ko kha her jalan nyin nyab sa ge chen de ton adriya dama ta khala chugru gli jam sun ka wa khwar sa ranna ra che ta nda khir ra ranin ta khala her khwar bo nya khitya Anab nam kyo hnya bu yiki bar gonglar ma zonu chungwa nam kar kyo or nam so yadar la labla ma yiki gut lochi nara jenu zan bu chungzir hirip ngar chibna ngorlag ba kherip rotun jawen jone thobor nam jor yoras chaga dor je wam chik mar gebe blodi che jor dawe go la shewa go khur ngi dip chedi kherip marton ba kherip karot tatum jone ndog me khikta blodi ndog me khikta yi ki taglo jonson mar Анян тарма чак тара дурджи чак хиргин хулу чак лачан йондан бар поншок сурва чак хиген бадрин дэгва рапшив шигнин марба тоба чу ди гуам чу бурхан 샤케르 블라마 타키 잔투 치디냐보 담치제 예케 싱선 와슈 잔투 츠츠미 욘던 키르게디 욘던 보 섬막바 활쇼가 담보 도지 니마도지 커게민 네토 바 라예키 잔투 샤침 존네 올란 치디 블로지 쪽트 다드는 케르베 예키 아르바 존네 존철 탈로 츠츠미 존네 케르브 존디 냥엔 메바 츠츠미 도르지

چل چلو تا بہر کے ب ونب شامب خل شق جيجي خل جل خيرب قد شات ਤਕਬਾਰ ਜਨਸਨ ਯਲੋ ਤਕਬਾਰ ਜਨਸਨ лочин ਸ਼ਾਚ ਬਸਤੇ ਮੋ ਵਦੋ ਤਕਬਾਰ ਜਨਸਨ ਨਰਤਾ ਬਾ ਸਰਗਾ ਕਰ ਲੋਚਨ ਤਪ ਚੋ ਕੋਲ ਦਾ ਚਿੰਗੋਰ ਗਿਆ ਬਾ ਖੇਰ ਬਰਨ ਚਿੰ ਗੇ ਲੋ ਤਾ ਬਾ ਜੋਨ ਖਲ ਚਮਕਾ ਬਾ ਸੋਨਮ ਜਾਂਤੋ ਚਕਲ ਵਰ ਚਿੰ ਚੇਰ ਜੇ ਛਾਲ ба ਚੇਰ ਚੋ ਮਜ਼ਾ ਬੋ ਜੋਨ ਲੋ ਤਾ ਵਾ ਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾ ਸੋਖ ਸੋ ਦਰ ਨੇ ਬਾ ਕੋਦਮ ਰਿਗਲੇ ਠੋ ਬੈ ਨੀ ਫਿਰ ਚੇ ਤਮ ਚਗ ਤੋ ਬੈ ਚਗ ਜੇ ਚਗ ਜੇ ᱡᱚᱜᱨᱤ ᱛᱟᱢᱞᱟ ᱞᱟᱦᱛ ᱯᱟᱨᱤᱯᱥᱤ ᱵᱟᱭᱚᱛ ᱫᱮᱱᱟᱢ ᱯᱟᱜᱮᱞ ᱠᱮᱵᱨᱱᱟᱣᱟᱞᱟ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱢ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱡᱟᱱᱪᱟᱨᱯᱟ ᱚᱯᱛᱚᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ chala samar chor nyumuk 담버 차벽 만반 땅다르남 담빈 자데 잔드르티 아르지식티 얍튼 말인 담빈 토토코 데버스크 바카 칸젠디르데 타베 추무 토거 테니바 파르드브 살레 니버 담버 탐 잔보블르드니 메베 칸다용서 카브제르 다고도존 인차갈레 담바 텐자위글라데 쳇르트냐 베틀 아르바 담식 카베 얀드르 테니바고 이니 티벨라 쳇티 에런진 담마임 사발레 라브크르치 지즈 담진토 에테바 마고알함 보브숑 노브닥 파르신 도바이 칭기 랍트글라 보브젠 나라니 자웨 ниба ме бран жон ба йот дан афкар вер сонумла комби тогмар гжан тонке иерани девер ге баба ме бра тба тон ро дева лакч дали те а тон чо сон ле ке те а йеге латин фер на дог лоди те джи сон ня туп тме тон да жан нок салве тон ан джи че тон ба а nipa taqa miyo wabu tamba tsara yapriji dakhin le pardo brabu tsarag la wala ani te yab dakhin fye bapu lor jin shaba ta yardam er kar jib shawar ngih me bago tabo la yil rike yontan khum jir gwanin shaba la табонер чер килахи раве юнс корвер жон офшан шу уди ярын данит жагвартар гилли каватандан тотене салин нам жоврын ལལ ཕར་ཤོན གི ཡཏོན རིལི ཐམཅིག གིན ཐབཁ ཤིབ ཤ્વા ལ ཚོག བེར གི དོབལག བར ཅིར ཡིན དེ དེར དེར ཐམཅིག གིན ཐབཁ ལ ཅི Gengi tondir getir tobrin dobi nidi tsokti chirtir xabir shashi nidi tridib tabali erdogbir kibata kamchukki niba kinna blimba yinti gengi mana xabata yin kanshi xobir shibata titaqa nika mgmigiti xsadan xoba ᱵᱚᱛᱟ erigdan dalwa pizm tsogay tita mika chandagda kiba namna nyambar ta shibja wala suqba mibir chaba nabu tancha nhatsog bi yagzik tambi fini tridib ji kalobara nid gibshidi yilib kibin tapkirig xongo ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱪᱮᱵᱟᱵ ᱞᱚᱠᱵᱚᱨ ᱪᱮᱫ ᱨᱟᱵᱟᱛ ᱥᱤᱵᱡᱟᱵᱮᱨ ᱡᱟᱨᱚ ᱠᱚᱝᱜᱚ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱥᱤᱱᱟᱢ ᱪᱮᱵᱟᱜᱤᱭᱟ ᱞᱤᱵᱮᱨᱴᱤ ᱢᱮᱜᱮ ᱪᱟᱞᱤᱠ ᱛᱚ ᱥᱤᱫᱤ ᱡᱮᱱᱮᱨᱟ ᱠᱟᱵᱟ ᱛᱟᱸᱡᱤ ᱨᱟᱴᱨᱚ ᱛᱚ ᱥᱤᱫᱤ ᱱᱮᱯᱮᱨᱜᱞᱮ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱟᱜᱟᱣᱚᱛ ᱪᱤᱵᱡᱟᱵᱟᱨ ᱛᱚᱠᱵᱟᱭ ᱱᱚ ᱥᱤᱢ ᱨᱚᱣᱟᱥᱚᱜᱮᱱ ᱪᱟᱛᱨ ᱱᱚᱛᱚᱜ ᱡᱤᱠᱷᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱨᱭᱟ ᱤᱧᱫᱤ ᱡᱤᱣᱚ ᱛᱚᱠᱞᱟ Pagba tigji chimbi fin di vla bir tiongram zaba shin korma chigla tir tawi na tena yo te te se kala dab tum ngab jab chug de ti chen ya ཁྱི 감독 доктор дям доктор заирги хаза хаза заирги пончуерчуерги кардоктор доерги канган воткан хенгерги шесог кабартер кепче тажа кабартойм кеген табабни бий согунчим бута пребче ди дярбола согбай чажбсаг сачин болаг не баран да деврочк буйтур буйк томар да барам мцт ба такти фингир лак 14 томарам зачан химнатизор томан ет دورجیم کاجور جلی و یلتن لانچیت چشاخسال و دورجن ما چتن جرزلغنا توق تقی چملان افتین دیغنی ایران شوکن تیغنی چن پی یرن یکر تابجی یاجر دوخسون کن و دنی جی ناخسی سگن دورجیغنی چن بورنم چریک بر تاواین دی تو بورنم جرجی غوچی چن ما تا ما 티르타베 يوبيشرو تتابي يودان دردان بيستردين جي جونسن تموت ما مبر يوتو مونتام بين دولير دون مرچاندير دو فون بان نيتلا ووت تا وچيم بو شيغني زچبالي وچيم بور جونوند نا ووت دو چين نداخي elim dokon madok to bese cha galeng yer shif cha van dener gantigli salmor gade tik parti chuo chim e e bu jelim rada khardi chuo chim bu ni gi war de chba de chik mo to wer ti bo bo ma tak ba ཐོགན པ མ སང པའ ལ སོག བེ ཅང རེ དམ ནི བེ ནམ ཇོང པོ ཅིམ པོར ཁར ཞིག ལ རྒ བ ནམ དེ ཡོ ཟར ཚ ཞ་ དེ བར ཚ པེ དམ བག ཏོ ར དུ བ ཉམ ལིན གི གོ ནི ཤེ ཁན དོ ཟལ བེ ཤོག ཁན ཁ བ དམ ཡེ ཁ བར གི བན དེ ཉེ ཏོ ཡེ ལེ ཅ ལག ཤི ཇ ཅིམ gendin je de na me kya arjip tin sar kya ba tin bo yap che ne ni bir ap jetti arjip tin tam tin tin ba dur jin cha kan ga za be ng xan ge khna tam tin lig bir she bir gen tuma mi de ba an tin bir ndach ulug ba tirsim din ko lo da ye sha wa nan dan din ko lo na ba ni ji ti en da wa ji di ma bu ki zok je nam jur sam mo ta tin kor je le ram jum ta man dur ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚᱠᱚᱭᱨ ᱛᱟᱫᱟᱭ ᱯᱟᱞᱣᱮᱨᱢ ᱵᱚᱪᱤ ᱛᱚᱠᱚᱭ ᱛᱚᱢᱤ ᱥᱚᱨᱣᱮᱨ ᱠᱟᱵᱤ ᱛᱩᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱚᱪᱤᱨ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱜᱤᱨ ᱡᱮᱭᱟᱨᱟᱱᱟ ᱠᱩᱱᱫᱟᱢ ᱵᱟᱦᱟᱨᱟ ᱪᱤᱥᱛᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱫ ᱵᱟᱢ ᱜᱩᱢᱵᱟᱨᱟ ᱥᱟᱨᱟᱣᱟᱱᱫ ᱜᱚᱜᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤᱨ ᱛᱟᱣᱮ ᱭᱟᱨᱫᱚ ᱥᱚᱱ ᱢᱤᱜᱣᱟ ᱵᱚᱱᱫᱤ ᱨᱤᱜᱤᱡ ᱡᱮᱠᱟᱵᱨᱟᱱ ᱢᱚᱜᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱮᱴᱚᱱ ᱵᱟᱱᱡᱟᱢᱮᱨ ᱜᱟᱣᱞᱚᱡᱤ ᱡᱤ ᱤᱠᱛᱟ ᱛᱮ ᱚᱪᱤᱢ ᱵᱩᱨᱡᱚᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱨ ᱡᱟᱢ ᱡᱩ ᱠᱟᱨᱵᱩᱨᱤᱠ ᱛᱮ ᱢᱮᱨᱜᱤᱨ ᱜᱟᱯᱥᱚᱱ Дилей дямшеп чыгды, орнычын гелму, чоп, чоп жетті, чыгбан гарекин, горсым, сонгсырым, ромсым, чембуқ жықсым, хортық шақсым, чесан рамсым, шуболохлам намалэн гарджирген гарчине ихир заботан гар тамбир тагбар кымчидгни шорте телеф шаман этонг би кобе игетене тафтна роо полор гомба сахтан жаве лорги мадаг ба мактуг гар тамба чирда ба ин бир мунди тене сангале лугнар генде горнам чурда тик ямир намог дур жинжикши денам жар ба ин бир кочанг итини жикшилла тигдим зат рекомендацион енжиктен 바케 ta gon gar tu djibote o jila detam 손차메 din kuli satel ten rovin 손테 mapo daptya nyamnga 시르 보브르 tam chi djitya 듬르탄 sonte turgnyap par tlema bomdan nefshir bo wora pipi che yima darbalar din tirtan ele khonji de de ba de ti fi ge war de yo to da be ham do se cha da da ti ye ji son maran chin ge khso khonji le ᱚᱢᱟ ᱥᱮᱥᱤᱱ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱢᱠᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱ ᱡᱟᱥᱟ podia асангэ варда самар шагмдэр жама чэбэр ёто кэрчинэм ша чэбэм бэм дитэ ябдэчин сонымза бошэ ба ям дэ бэр гордок кэр дэбэр катак дол жигдан дэм шон нефчэр малык бэм чидэг жанги хэрэн гүбэр тэнчила кэрма ба чэрг дэм зу шарга нэта орнэ کر واش نو تی سونم زابو تی نی Шам дөйгөлөг не бүн цочон ашиг ё бардым фир дийсэн. Дэрэхтиглэг кэртин даптен бэрэп чэ бавжанти чиди чим бу хол хэнтэр тадэ чэг бэ. Дийп там бэрмэ тогмэ тэктиглэг гэни гэтимдэр дэ гол хэнтэр дэн дэг бэрэ чэр ий чэг ни лев ла махвардын сэн гэ нэр дийхтиглэг кэ ё бэ ни рив шэг сэн ди дип тэ бала та сэн нин гон дэ чэг чихи дэнтэн бэмла тэ жэ шон ва арна сэр бала тэ дэнтэм шон ва чэг دور جنجيفچیل لا تدم نندم زاب نین کوربارنم گی دور جنجيفچیل دم توات وديباطون شرت بتير تختق دئ پچيق جيرلو ارار دورد شوا سوغيتبن سامابني ييمچيارد جنجيفيل لا تيخصم شون ويرگ يكن گارچين لندربتان گبلاطنگ حاقيب زابا سوغور کو سوجيبين گوت ني دور ناواتير زامپيت تمچيت مي بومبرتيروا تامچيت جي مونسمت توات شون تيخصون خوني نامکاتان ཁན ཏ པེ ལ ཏི ཏུ གོ ཤོ ཡེ ཏ པོ ནེ རིང དེ གོ དེམ ཅན ཅི ཏེ རེ དེ གར དེ ཏག པ ཏུ ཏུ གང གར ཡམ ཏོར ཏེ དེ ཡེ ཁསང ཁསང ཡེ ཅན ཏ ཁ བར དེ ཡེ ཁ ནེ མེ ཅེ ཅི ཏ བན ཏ མ བ ནེ ཁོ ཅེར ཅི ནེ ལ ཏོ མ ཏ ཡེ ནེ བ དེ མེ ཏེ ཟི བེ ཏམ ཏག ཅི ར ཏོ ལ ཏམ ཏར ཟ བ ཏ ཇོ ཏོ ཏུ བ ཅེ ནེ མ བོ ᱛᱩᱫᱢ ᱵᱟᱥᱤᱜᱞᱟ ᱛᱚᱢᱵᱨ ᱫᱟᱛ ᱵᱟᱵᱞᱟ ᱢᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱚᱵ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱩᱢ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱥᱤᱜᱛᱤ ᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱜᱱᱤ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱡᱤ ᱠᱟᱨ ᱡᱩᱵ ᱱᱟᱢᱟ ᱦᱚᱱᱚᱜ ᱞᱚᱢ ᱦᱤᱨᱡᱤ ᱮᱴᱤᱨ ᱱᱟᱢᱞᱤ ᱚᱱᱪᱤᱱ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱠ ᱠᱚᱠ ᱪᱷᱟᱜᱱᱤ ᱜᱫᱟᱱ چورغلی جرسن جی پر ور دے گرد ایک کا با چھن سر جی تمبا نے ме бе تر جاچن بین رد می بے غوام نی بر چر балам чобадан ним پین دی ور شپ بے تمبا ری زما беле بالام چھ بادن نیم گرا бе خطل کدا نی بیر دے مے بو نی خ سوخ سر بیل мари тамчит چا ار جر کم لاو شان بی از بے کٹم تا بی پم دے رن جواب 디지스 접견디 데네 특 감샹 녜라와 여럽 여럽 wana wachin gumbu tri mi wana bo tamba tsenane taktab yuk tsirpeni tachtyom jimba yinti danar nam kargiv shawar jachin bo ndon rabi so sambab dakhtin shiba po tiye yondon rani diye chastaram tonga wajan ngotot mi brektol jona serib ma boro lakshi jamso ngumbrun garib soqqa shisir gibar namla tashi

کومچوق چبا دایر کوونت گیرتم جبا سوغلا نیر توپ چمبنگن گی جبا شیکتی ار کاردان سان دیرتون گور کومنین سوزو یابیم تی یارم چبا سوقن خوردم چبا رمر چبی شرطا ba ما شف فی لک با دای جلو کنجر رو چوقرم بو چلیو جا وا سوق تا یکن تدرتون گو کوسا چم بروب جبا ناگ چرکت د لوگ جیب تام چه خیر بر دون ولی تام با ما بو کنچی میفشد لا کردی کاوی کین ولا جر نا دولار مو پتی با تا ورن خیاق جان دسی بر منجر رو شیخ مبارتر تام چه با تان جان منجر ba khand tu ge gam be jam bor nam ji ke tu sam ji khta me le ba lo gon gli amam be ka che nor na chong de ni den ro wa tam ji de ni be ngar jer dan tam ba nor tukkani tarwe namya tqba mamnga wam jorbar nam jam tar tar der gindan jin dur gota kum choktem choba ta kafon tu girtem jaba sok chi jif sok sa dan jik bale dan der gnin ton la sok bar na min yit mo go war ki bu shugla sa de min jik badan ata sok jugla te bir min zat ba sok tam be yondan tam chi jif chi bar te te ستادق دان ساچين بو ايغوم چيردن جيغلا با چكادان دگر شابون قلم چوبي جابم چوتين چي مو سوق قسار جان تابي تين داتين بي نيم باخ سولاب جنگي ملاوان زبات روم گوم بو ساتيا وا کومار نام ني کومب مكتيا بو دور ني خت چوتك رنن چي ناغ ني بالي تب تام چوقن تابو نابزا سنچد hundur bilaglar ni xtavat tan tan qmar boli tamba ya tan bu shimir de gele tib sadi xtor ko tamchit توتت ما تندم نغ كرمل لي تب كودون شاب جد زوكوت فزم تصبا تندم

تبرق سرزان لیتب علماء یادم سانت جیف شایزم چیتونو لازق جیف که لگما خن درنگ اختیوا سمجا لکتم سانتور تنگ اندکان چوان گنجر جی چگری اندکان lama kanchi be ka dong gan che rap che so ga sa je khona ga dang gi nam jor dar dam be ge dong nam la che dan tum be yon ne nya e, e, bo e, le ཁྱི ཕྱད وردم گوم می نبل ارتن شان نی ورم کوور چر با عرب در جی به خل سن مر گتل خسل کاند چتن چوم دن کوغ گرام نی لاسق جی نور دن دن چق بی لنج موضوع نی ز گاش کین شیخ مبارتا و دن سوغ نقلی پسم چوا دن بتل تابو ترن ملو با و گین شیخ دی ayur gi ke o lhabar mamzat ba shawa tham jalla wa yo chen nyam ngawa me be tur gi chobar te tana ki jabu lu gi tham jele kangara we tham ji tar me do me do tham to ye solam kan che jen to tan ich جبېสานې دې ترڅر کې هېڅکله بارتاوي سالق برهټوم او ترتمه په پښتو مڅوبہ وزانیا صدقته د جيمي بره ټونر ته مې جاجه اطهک نورمېت پامه یا ګابې چې نه کوم راشه چې زنګ کبارته چې کو نه جېسې سمه نی نه چنه دې بنت تر چند ماتله واره فېج ګول واره نه رنگي ګیندبا شرډلېم با د نشيب کې مبرنامې رمې برټوجن باندې dakkarim ngab jirwa nagam mi wa bon dan yit chi yon Tāmbi ṭir tīn tīmbrim tsa bār tī ṭamka kāyā rābchīn ki yir, givālān dīn shi mīṭsuk bīv tāmbā 기탐치리 타샤 kshir shi 치나 ghanī bāqsuk 디브르 luk 여원 ki mshin bār nambir ki bāsuk, māsir ir kīp shibir ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱛᱮᱱᱮᱨ ᱡᱟᱛᱮ ᱭᱮᱱ ᱥᱮᱵ ᱠᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱣᱮ ᱭᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱟᱫᱟᱥᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱠᱛᱮ ᱡᱟᱥᱤᱨ ᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱵᱟ ᱢᱟᱢᱪᱤ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱱᱛ ᱵᱚᱛᱨ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱭ ᱟᱝᱜᱟᱨᱡᱤᱨ ᱢᱟᱢᱪᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱮᱯᱴᱟ ᱢᱚᱡᱱ ᱫᱟᱡᱟᱨ ᱚᱞᱟ ᱢᱟᱪᱷ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱢᱟᱪᱷ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱴᱚᱨ ᱱᱟᱥᱤᱢ ᱢᱟᱢᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱱᱚᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟᱞ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱱᱮ ᱠᱮ ᱢᱟᱢᱪᱤᱨ ᱜᱮ ᱵᱟ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱵᱟ ᱢᱚᱪᱤ ᱠᱤᱱᱛᱟᱞ ᱜᱚᱫᱟ ᱠᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱢᱪᱤ ᱜᱱᱮ ᱛᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱡᱟᱨᱵᱚᱵ ᱞᱚᱢᱵᱚᱛᱤᱱ ᱨᱤᱯᱥᱟ ᱥᱤᱭᱮᱵ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤᱵ ᱞᱚᱢᱵᱚᱛᱟᱱ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱪᱤᱫ ᱠᱚᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱪᱮᱨᱤᱠ ᱛᱚᱜᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱟᱨᱵᱤᱱ ᱠᱷᱚᱢ ᱠᱷᱮᱠᱟ ᱱᱟᱡᱤᱢ ᱥᱟᱱᱤᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚᱛᱤᱱ ᱨᱤ ᱢᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱥᱤᱭᱮᱵᱟᱨ ᱟᱨ ᱡᱟᱨᱤ ᱜᱮᱥᱛᱤ ᱠᱷᱮᱵᱟᱨᱛᱮ ᱭᱮᱜᱮ ᱪᱟᱥᱟᱞᱟ ᱵᱟᱢ ᱧᱮᱨᱚ ᱭᱮᱫᱨᱚᱱ جندن یگی با خبر پد مرد دان یندن دن دن دان چق دوغ جو لوغ دوغ چت کند زوا نو گر بو چم یم بر نامدان فلا کون کان دن جون با جن کوم خواشن تام با پزم توغ تیرا مخون یم اپا می جت چون تم بر جان شمبرن سی دغ سان بر چی جان تاوی شخ سان جا شی بار تاوی شخ سان با کیر بدن نو جسم نیورم تون نی دو گوجن نا گر بو پونیا تین ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱᱚᱱ ᱥᱛᱟᱣ ᱥᱟᱯᱪᱤᱛ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱞᱟᱜᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱᱚᱱ ᱥᱛᱟᱣ ᱥᱟᱯᱪᱤᱛ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱨᱣᱟᱠ ᱥᱚᱨᱵ ᱟᱨᱛᱤᱱ ᱠᱚᱵᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱟᱵᱩ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱢᱪᱮ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱟᱵᱩ དེ арнам дим жаба хикке ва бо тени тшан дю ен оркор гип кэ бэрнам нин ни врэп тани тарти варгин делу чэллам кэ ба тақиф чаб бив жиба мэн тэм ба мэдэ жонвали тасан ён сэ тэк ба пакэр шалон бэлэг ди том ба тэга бо орчэк дэн сагар да вэти дэн нэр дар кэр гэр гити зэр кэп тан ба нэ ёк дэн шан ни тон та чук гя гя гэн дэк гэр хэрта ала ам зоб сэв ни тон ба dev janta yo chongtuk gnang nya sagar da tongi ni chuji sarja be lugi tombar namjon samjug la kop tamcha tamjin dalwa sapak lorak chungni simtong gyabya tukje sakshin de ba kachi pachin khikja khere lugi memo dalar kop tamcha mefshe lorak chungni nitong ni gyabdan cha tongshin de ba chorji khardan ade khib jib khamog la lar kop tamka khapri la khshig be tsurtan ni simtong gyad gya tukje sabjan de ba top din kolle gerwa namki koma chen bo yon chen khsetir pe ni ngma tarwa ᱡᱮᱯᱮᱵᱟ ᱦᱚᱵᱫᱤᱢ ᱥᱚᱠᱥᱚ ᱫᱮᱱᱫᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚ ᱟᱢᱮ shimdhyn parwa, tando shigbo ti telaga nima lorabdhro bada, jadabdhro bo tighniyoba le es ngama wier gindh nishton shchidh vzhele. Ndo ggo tamchil pasam tsokbo yondan dhan dhan bach tonki ti gindhan shchidh dhan wier dhan wier tondan wier nabosh ti так бай ерде хамбар нар тба дикр тужин ди не вер кашук кемага ни бүтсе экзам буун зымда дикр дил хамо манар ар дим жин ди памрын пеба чимит тб жолатын корве лүк пом жова чын дойну гузук Вен чарвелу гивья э ихташит ра njonga long doy ne rafsa so gen char be ti pasam so bala sar chong chim de thong ma me be ti ne sak be lakshi Ani indi tsakji yeb chabag zhang jib zhim nini pe ab dhagni dh konam chok yin ki zhang dhagni zhang vr tawa gor, nyam bi kaba dhan indar tawa yeb chabar ge ba yim mo jye an ñertop ji ko cha lut bar manjer be tam be oblo di chene be ya tomar ngor tom be legi tan tik bar za ba yen ani ba na e shawa legi kholo chin bo ti e tomar e gi e shmor na ванди хвалтыг рахтета чеги не бонде гонта хварге лмбо сокди пата камитти ыртыглык кады жубе фонро бнавла ᱛᱤᱡᱤᱥ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱦᱚᱨᱛᱚᱜ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱱᱟᱜᱤᱱ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱚᱥᱯᱚᱱᱛᱟᱨ ᱫᱟᱝᱠᱟᱨ ᱡᱮ ᱯᱚᱨᱵᱟᱱ ᱪᱤᱢᱵᱚᱱ ᱟᱵᱡᱩᱜ ᱵᱚᱠᱥᱚᱱ ᱨᱚᱵ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨᱱᱟ ᱢᱮ ᱥᱚᱜᱡᱤ qe tad magistra tag atak jarét méhporv cárté ámn pr Didn't get your identity plates then. dépt TahIX doubt decease ñee hoqim hompo kingsh cortóy provision is not available to warships over who pays them shares. dot atón

چی چمژګدا دامزه انندالا سوق به چی جکد ولا ما تقبالي ما د تغب تقچګین چی بنانی کج چی دی زوند به قرار نیلو د ممتن تی مچې سمرو ورنپ کیپ چی کج ما خچی سون تل جی جان نی با چی چون ګر زون له چترم جوه د یقنیم کمبوچن بو نن ګم زنا ده داس بند لا سوق به

shalab jibbo tinar gewe shignin darwan zamba shamo cheba kajib sangi gnin danne no chantig ji wan bo chigni ma tawa da gjon la men shwa ma zig ba wan bo chigni da ordum tig yige taragni

تنلهمی جام چقد چقبات یاتا چم گرام مختقل کنگ دومر نم کی نالم چقد جیر ور گیب شیرنین در شیر گیب جام دومن در شیر ماشی چقبات رام سم پچو ماشی چقبات گمر ماشی چقبات خوال نرتنگ فقل کنگ دومر نم جیم چقد جیر وام کم بوچم بوم چم کی تگدم ᱡᱚᱯᱷᱮᱱ ᱥᱛᱟᱵᱩᱛᱤᱠ ᱫᱚᱢ ᱫᱚᱢᱮᱱ ᱡᱟᱣᱞᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱚᱪᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱞᱟᱜ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱚᱢᱮ ᱛᱤᱜᱪᱮ ᱥᱛᱟᱜᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱯᱷᱩᱱ ᱱᱚᱠᱥᱚᱢ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱜᱞᱟᱜ ᱠᱟᱝᱜᱮᱢ ᱫᱚᱢᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱞᱚᱜ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤᱜᱞᱟᱜ ᱠᱮᱢ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱷᱚᱡᱢᱟᱫ ᱢᱚᱱᱱᱫᱟ ᱫᱚᱥᱤ ᱛᱤᱜᱵᱟᱞᱟ ᱥᱩᱜᱵᱟᱢ ᱫᱚᱥᱱᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟᱫᱟ ᱥᱮᱥᱚᱠ ᱠᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ арыгдык гэрмомэр сокон бэмэ тэрчык тама я баратак илэм чэ бэт тэрдэ тонтын джи тэсэр джа бэ улам бэм чэму тэрдэ хэт гэ улам бэм мэртэу нжайон джи арын бэм тамэ шэм бэм рэр бачан джи тун анам дэ лэ шамэр джан тэрмэ хэхэр джан сокнаэм бэ джи джа бэм бэм тэрэп тэр сокта Edagnam lem chebakan de mavarib jiga bi e gelle barkab zaymanim mavlid bi shmornam la guba bloxdirdan el otava sonim gozdiratan yer ardyan ushach bim bim soqam ke ba men bir e tala fabata sanik jimbim ke mashaga evla marjitin chim botiq bar jatin ji sharhan eda lama chim bo chi ji jarbon zab jid jir karchiqdan togon chim bo rig جیار گن ہا درجن زم باچن بوکسر نہ بے شی دق کرم دن گیوے فیرن تیمت تو نہ خیو جا بئر جن بمتا فال تر باغلن گیوخ تعلق کن گردیف شی درشد جی جن بئر جن بمتا علماء توان وگار فنقسم جی تعلق کن گرد جن با جت نیتاخ با ما جا کرم لغ لا اقبار Cebaxım diğtala baba konala xün dedi. Wal nartan gözüyle kaçın bur. Diğer gel oncan böyle ya diğer ihkar çıktı. Tabi nartan hep kancır dedi. Kuvur dinilla mavşif şeydi. Tarba sadır gibi bulucu di. Tala kontan gözüyle kadar can ba. Tarba kancır dedi. Dinilla ağzın tırkı diğer gelsin de. Karma ba çeşik can soğda. Kimkin mevcut dörce de. Şamalık çanga çeşik bağda. Gel oğzunu. Valla 시덕 dae i'm trying to ba sokowo yerdan da tamchit na bae kontib ge shomoddan bir kirdi chavir tiqti portnade juk ba shin jayir je jabo karma mepim sonum rapten ke sonum ge lekh chembe'tan da di stor ma shiti ni tayar jit jit kor ta jimbamta yar gobt ni tamchidan chemba shalara tuk bi e ja پربا ماغزر جخت ایر تا دا اغنی نم بختی تو دم تنه جی کانجر خند تقبات زای خو جنر نیما کونتن گاش کوب درنی کتن تام با پرخی غم شو کی چغزر کامو نو نم رد کاکین زبات یا جرتی چرجر جی نارتا کانجر لا ماش شی دی جابتی خنی ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི mi ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 세차 바손 버랍던 게 콜레 타보직 술 카드 잡고 관절께 흔들 녀사와 오데 치너 좀 지티르 그놈 손은 뭔가 버는 베르 하다 쇼모 파슴 쪽비 손으로 남라 로버탁 버 어느마 브롱 버르 게블 하드 눈도스도 호르종게 포타데 직습직 바찬 다디 게다야르 고프던 니야르가 버 나베 록서터미 바바 치네 베 므치스 모로완 가식치디 탁버르 지비 톡 콜라게 미와 부 간은 낙스르 베 메르타르 치바스터 비 토모르 치크텔로 고르다베 ka zhug di derwa tang bu tseni tsam ti har ya shi da ke kar na ba yin no de ga chir ba ma bu cha ki yir jin ni hin de tak bir ding na ga yin nga shi ge lor dong kan jer dang zhen li ni ba gan sap de ba phan tsog so la cha de ba nga shi ge de ba da to ni e, te ba ma ab jen chu te ba ni qor la nga so jo ge ti ba shi shi ba da ya san di ba da ya qo lo tong bo chu ge ye dor ta ni den chu ni den chu dom jo na mer de khoi sa ni Ardiya khoy khaun mokshik bhi tshil kada zhong arnum susur genjil la laghbri taqni ixtan la pab. Azanar genjil yo dhi rigi parshil la tetum kan shong dhi njil la nijibchi. Sajni qdam jen nijibdi yo متبان رو دای کدا غاتی کدا سرچغ دای خسن دی کلا صحبات چنن نو خینتن کی چی وقت ورب زون لغاب جررنی ان بار نملا گای دی زور نند ختم بر ارانی دی اولی خو بار نم تیو جن دی دی اولی ما خو بار Te gāntāmbō tōm sāmbō chī, wō jī kallā nivarum kōwīr jī fṭam chī yatam zāpari chakpa. Shidir jī tī sā samstak niyelī āgzānā mabhijī khān, shī jī mkhibatak kī zhōntē, mañi yarālā kī mbātān ā yīgniyar nāmbitā yārgōtān yō, dādā kī fṭam chī yatam tsāmbā yam mōchī, wāndyā sāvarā yān lakmā Дарьям тахшиг дэн ба мавши бэр ндэр дор ги дохсам сосар дибжур ги тролэн цомбарвши нахси сэр дибжур чон мэнда ва шок кэм ши кэн тюн дэ мэнджэр нян бар нам дамын тэка соржигли кшигн джи кона мавши хэн мамня дэн састог дэн рачы ла рачы сок екэл ла хорвар этэк ба арнам хиба тэк ги кэн мэвжи бэ тор тадыгн сэм тэк ги гомбар мжор мэд ги вши чид

Дегатар сурж гала мчи сой моро ван каши гипчи них корар намала ахча дим зубата гэ лагып жарэнэ да тайр гуфта не чи ба сохм дорна ап кипчи дэ шипхта ё токши дэ нарко сан дэ дэ тай ахза ям ки ба так ки сам бэ далык бир жор бэ тан чир нам да тан ти хмон же же жик ба ᱛᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱟᱢᱤ ᱫᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱠᱵᱟᱭ ᱪᱤᱛᱛᱚ Шидагам камбовло дигман бе шималиб дие намкин танир варта вара тирб ра мартук бадан ялук бир тук бахтан метоши навр мунике мунтне йорде кумат таминин йолу чин пи ганжир очуг ки паражата ниде ди мавши сатм жараби жабанд сугли кабр дим пакаяк чуддин ки йетур томбуг неси гебра сим сух сымбав жатлар нини аригин рова йошти хогвата wan yu de ji mi si li kor chan chalin lan ba so go men zi de ba mi chir gi ran tan yi li ti la kwa ba li ta ga sonam chenam pum rondo pe yike pa ma pon ti bala so so yo shu tam che de la ne jar te en jam ya ba ton me sam bo te na fut ge de gli o yer ge ye ge xtar de shun ba ne tam de fi ton bo ge ti te ge kon ne ta ka ra bi lan bim da bi kebera jere ba khoin yig ba tuk che lhaga tama je lhan rupar tanka bla tra che ne mu na da ye par yig ndrava ta tuk ba da ye te vzin ta ye par ke ba

yigitiye dar jeptele soglar şaşa zontara çıgıtı ba koğayala xkele çeba şer diakoni şiptigimin çorva soğu yarı bıcı yöndün dayardan batoy seren bir gipşedi savşanı çanla barar bramşarını ngum tovalıp tomba çimbib riba yunu tedaqi çinati narama rabjarar gibi zaton dayavar bir parque pour ce soir je sois vingt chat j'ai un bâtiment oral et ça ne sous sous yunta parque ça gère notre 44 donc par que le gouvernement de la physique ta n'a jetto m'sme je la j'ai ouvert pour prendre toute gagnier ni شغل غبرکه به تمچ در گواتایم گواتای رب چوک دچردو هر طرف پرد دبسن نیچه شیدا غلن مد یتون تو رور کر تغ تمچ تیم دور جن چا کن گالتا بور گرتبت سنگیت چم بورم اخرم کنچن من گالی سنچن جی دور جی لوقن

روال هادام چې با تام چې جیم شو بغ نیر د مې باندو بالا غرګ چغه تام چې دن جوړو ورې شې د بیرم بو چې چم بو کین رو د چې تای سات چې تام بر سالګه چې بر جربان د ټبا جنو در نه با مل د خسای تابا چې چې دون د تر ابام جلې لغه چې د ریک شې د شوې نور د خپل مو کنګر چر کنګې ټق با کنګې جن ngombre ko be lagma chen rtin ru nimba de te hik ro bere je so samor kelam jin to be tamarim dong chi nga na me di so e ma ro pam di to chin bo be to to le we ndom sa bo jin ken ge jin to ma mi me ni je shon ribat e ma yen ken ge she de

Baba chimbo tchin tsagap chuga de vara parar chimbar ngir tsaga be tsaga be li di lagme shiva tsachi khon kamati mez mechir tsaga bo papya tam ba nam ji nya tobn davam thon we kanda jind de shishin ki ba konale tobr ngir min tena tena dali number jalavn de rti devrak chig be ka kan jind de tam be ཡར བ ཕོང རབ ཀེན ཡི ཚོད ཏ ཏ ས ཅ ཏ མ yendib ti xumbago tbe chi ji tchirinde yi jarum ye ge ti tani chachib sin ji sawara tin nya ji chim bu yar kar ji tablan ke bu lo martig de nar na ma kana tam ji tim sin jir bu ji ge chin bu on so zo go shara tom ri tam chi ng bu ge ka shin tam mu magram tu din ta gla pan bu de de jin ni ni ta ᱛᱟᱵᱤ ᱟᱵᱩ ᱚᱱᱮᱥ ᱠᱟᱯᱠᱚᱪᱮ ᱪᱟᱡᱟ ᱡᱚᱵᱮ ᱞᱟᱢᱴᱚᱞᱟᱯ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱚᱵᱟᱛᱟ ᱫᱟᱵᱞᱟ ᱛᱮᱥᱨᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱟᱵᱩ ᱚᱱᱮᱥ ᱠᱟᱯᱠᱚᱪᱮ ᱪᱟᱡᱟ ᱡᱚᱵᱮ ᱞᱟᱢᱴᱚᱞᱟᱯ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱡᱤᱱ Тер طرف پر دب دب رفشه چی دیر نمرتی دقیقی بچه کارش کتای کبار نیله دور نیک دیر تن نگنیل تا بو لعاین کلو تا برخ تو بان دلو آلنگی کردن کلو وار با خیفنگی کردن کلو تامن دوزن جیگس څوک چې وی کوردم دوه مده چې با ته با چې څنګه يم دوه چې رګ با شخ چې دې بجګه به کوردم جګو هبه نه تام چې تیم با ورتون چې تا بر тарганы етене лонгжи арнам жит шава тансак нам ди корм замотте дэр хон ди карчым хатама асоктан ентэн бир шон ове я тарба канжир што да я на вам боня ко ставже по варбчик кабала корхог де мат ман де зир да я на вам боня ко ставна панер на то ставже по варбчик кабала ман де мат ма ке де же так тенгер же кохам бирже ле дирже амастер чандир же казык кыр же же Sabdan jak berje yag nemel kirje sto berje yin kirje sto cha yan van bor ngab jar sang ngab ne jat jar sang ni bevar ju so ngab ala yin kirje ju ko van bor jar sam pa ne van bor jar dan ju var je on so zog bab ju te ka kachin khambo dama kara da e wo ji lo za wa wan di ya te kar ji khambo ba ya kara to ba da e lo za wa wan di khwar sar ji ji chan kholo notra vajg rogli gatseng jib gertan sibati etonne gatsir khabape namjute khalo ganyat jefong gop jawambo jatsakhum bali pambajata rahmatukum le yine jibel hamaian chade wambo nyakh sibe warajisto chabala alhamem trox somta nangi bochegnie ratonsomte sont une basic ball kapcheli pirsik ba yan wambo nyerni baner wambo jopstar nib warab jigo یبالای کونسید بن جستخم با من تاوا سورف شقف جیل هبچی ما بورتو باشف شگی چی ما بورتی پیر نام جی یونس زو باوان بور یخسن بان ایوان بو چخسن بار زو بو وار لوقن زنا مرا دا یلو تاوا بان دی قلی خو جنسن جی جر باب جخسو تابالار گن اومی تم سم جاتک چر زاب جو دینی استون با می سوتر جیم دو خالو گا گا جا وان بو قنی بان ᱡᱮᱥᱚ ᱛᱟᱵᱟᱞᱟᱭ ᱢᱟᱪᱟᱣᱟ ᱡᱮᱫᱮ ᱫᱚᱱ ᱜᱮᱵᱟᱞᱮ ᱵᱟᱭᱟᱱ ᱡᱤᱛᱵᱟᱱᱮ ᱜᱮᱵᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟ

ལྟ དོར གོར གི ཚུལ ཁང དག ནས དང དར མ་སན གི ལོར དེབ ཞེབ ཞབ ཚེར གི བེཤན ཡིན དར བན དན པ ཤམོ ཆེ བ ཤན ཆབ སན གི ཤག ལིན དན ཉེ ཏེ རོ སན གི ཚུལ ཁང ནམ ན ཡི པ དེ ཁབར དེ སམ ཡིམ ཆམ ཕན ཡ ཏ ག ཚ བ ད ཡར གི ཨོ ཚ ཏམ shi nipa tang shib shaba ni ambo san chir sab shib hui chir tsum na te chung kire ni shungwa tay tab zi mung tal shib shabi te kin tama nin ji ni shib shabi war do ambo shi ge chaba kan e, er, dom ni ngay man ji tib zin Kwarata ye tachi shawe warde wambo sam chishtab je bih manni zib chishtab sam bih to di warre wambo g chabakwen Ordome sige ti ogda dom sige iga tsarak sige chabakwen Tene wambo zib chishtab chikbam chigab Allah baye non si

zon la ma ga ma zon ba chwa ma zog ba e khalo ka sum tong e ni ba lo ta ba an dir li ga fun war zog ba e khalo ngar tong ga ja da e on yo ba le bo ni ni ba ya ne bjik so ba ba la bo ni khum ba ne e on ba zog ba lo ta ba an dir li ga fun Ertar elon shwa badan tuk be kabrin elon shwin jibali tumban de bu xorbla tanzi ардага шигэв шамра терни теп тамбалаг мо ба мэ бу шибр тердим чо тинтэг дэн хик гэндэн дэ кэнгара ва тэг дэн тэг гэлонан дэн сэ дэ сэрги кэ ягла гонар нам дэн пон бор дини жомлаг дэ ятэг бэр дэ ва шиди жомла мэ ягла гом нэ марни то дэ дэг кэ тени дэ дэг тиев шэрэ кэчэ ярдэ тон тэ тиер kowo chakye kyo dorsong laman tong Генерал Жантык тен аялык жантык наг жандын дуну бир эти тени деп жара я деп жоо нем би язым облемандыла ерна батмала батмарти ядан бала tēn chōng ngō shēh pā tō tēwē nāng pāk bā nī bā kō jī shī bā kā chē wā shēh shā tē shēm chōng wē shē wā tō bā tēng chē pā chōng lā mā nē nyā tā kā pā rā tī bē zhē nyam pē mā tā kā chēng tā kā mā tō bā nē yē rā gui tīr kē hōng shī kē yō lō lā nā wā kā ᱛᱟᱯ ᱡᱚᱵᱡᱟᱞᱟ ᱵᱟᱢᱵᱚᱛᱟ ᱛᱮᱥᱤᱱ ᱡᱚᱵᱡᱟᱞᱟ ᱵᱟᱢᱵᱚᱨ ᱥᱤᱵ ᱵᱟᱢᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱟᱛᱟ ᱡᱚᱵ ᱡᱚᱥᱛᱟᱯ Таньян занав дяня шикар гохсамар нам тап чашик чиеленав дяда нехен дэрэн дяр короб гыши лайон хало матава chiye nyetra dan ya tone yote ndere kama kan we je wan bo sam ge ni sa ka gune wan bo Легер на бахтода янавжи кабала ван бони гортадын легер на бахманни ябдан бахтода янавжи кабала ван бони гортадык легер дан бахманни чыгни бахтода янавжи кабала ван бони га легер чыгни бахманни чыгна бахтода янавжи чабала ван бони гортадын легер чыгна бахманни ябдан бахтода янавжи чабала ван Chabala wambu ni kustan ni tamchit lega ni tuk parak tuk baabshuk. Nyabala wambu ni tuk lega ni tuk bayahman ni samchit birto dayanabshuk. Tabala wambu ni nga lega samchit tgatse sagni be to da yanab yege dan jer ta dik ba ya ner do ba ti en jer sang ni so man ko de chen lo ta chab je der ton ba wan bo ju je le ge ja ch ta ni e yo ba le ka ba la wan bo ni ni ba ya ner ju ka ba la wan bo nga ba ni wan bo ju che be ra yekir de la soga jeb jirba kirib je parar de shimba tiba wan bu sum yo bale wan bu jaba yan jik na bala tim chi wan bu gba ne wan bu sum chis tab jibe war de gerdin de la di de

Чека жидиш кени, кемеде нетана мочир, анда да чимботе нетта яло завам рум гевлен жогни ниге дятон байка бетисе челон чигер тала пап яши ра данге ютула када ло зава рум гевлен жогни ниде ге яхой фунла тугни лана ни сортна ла пап хадди яло зава тини ге кабам да чай тантага тала пап ифи ло зава чимбо хтев гамавлордан хереви ке каче хеда яро хуе ке хуе тамасон Kerab na tog da en doksar jere je kore pidaga shigla kerab je barada shimbe didan je tirda tabar da bavan bochetani ba ada da ma ya gara sahata elo da bavan de khosog jib gere chan shiba херабде парадасын парабде тараде на мргно беши бавам бубдында хало гатрже легадамба дягарджем кабокенин дамбордо дан дана матадан нотарабанди ихирдеп герчар кахсарджи дипчеба хефиндин габдябанджер намадан тонгэ кахсарджи дипчеба херабде парадасын басымда баратба доджихчо бавам бохшиба кенин

제대지 제바 희신음 단자 잡제바 희신님 녀보 희신 다외 녀보 희신 근데 나보 희신 랑나도지 희신아 도지 잡선남 코라 타사 쳇음에 바용스 도바고 테네 약산 저지엠 도남네 희신 도이 토바마인 알라고만 디에 코던득자 ndriyate te sibala chidin ko lokorun do tibara djana jindo kalo janji popran gen do ndiba chimbum do do shamba gombum do labar ni payin gen do rikun ni jabor gawoda ni gawob torun do watong do ni men da ni Sambang kulu tamen do juga tsoka chivir kola. Ara jina daya kumtsak nili tabo gandar jiba chimbu. Ndor di hadji parbo chi na darnya ti tirtawin san ti nga shib chaka ke maa chala taga pa laksar ᱛᱮᱞᱟᱜᱢᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱞᱟᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢᱛᱮ ᱛᱟᱵᱨᱮ ᱴᱚᱠᱵᱮ ᱥᱮᱨᱩ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱮᱢ ᱫᱩᱫᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮᱨᱮ ᱠᱟᱞᱚ ᱜᱟᱢᱵᱟᱢ ᱫᱟᱞᱮ ᱜᱮᱵᱡᱟ ᱭᱚᱵᱟᱞᱮ ᱢᱩᱱ ᱱᱟᱞᱟᱱᱫᱟ ᱵᱟᱦᱟᱨᱟᱞᱟ ᱢᱮᱫᱟ ᱥᱚᱝᱚᱨ ᱪᱤᱱᱡᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱪᱚ ᱪᱚᱛᱚᱢ ᱮᱵᱡᱩ ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱨᱵᱟᱞᱟ ᱠᱞᱟᱢ ᱠᱟᱵᱟᱞᱟ ᱯᱟᱨᱣᱚᱪᱤ

Sony ba kamzan ki tambelege sorsan ba tangin tin chubelege tambelege sorna ba za bulege sorjuk ba talan chubelege sordan ba tambelege ji tambelege

Şe деп teb yakçıq böt ti va da şo atan beleği alo gar ton na dia ambornya şe jebanc dinlende beleği alo ga şamba somja ambor çerşik xirna алога жатон данжа амбоня кристар гберто дни амбо жатти тона амбоня дан намжик со абалар добе жамбе леги эмтро амбоня кристар сикта тиек самды Norzan ke yakın da zabo tenni zaktit molum xombun tarar don bev jambe chi ge namra chim boli Norzan ke gebe chernin galo ka samjhar kartum samj am bo jadae samjtae galoka samj yo bir khonwa galoka samjala wa murchab wangki ye la

نوتاوا باندی یی کیت یلا تربیو گژنا لوچن بیر وتان ایشی چین زبر کاداد او نیباب پارکون جوغوت غاب چموت چیر نامدان مونن لیگر توچو جا یو برتغ با کون دو پارسین دیر کاظا خبرتارن پغیر دی ماسان بیر تربالی چی چتمیر نیباب دینیل لیگر ژپ تستر گئ tomar kabala tomba sun tambe lege wan bo sun ba degir ji em kambo zana mata ta serin tam bol ta ta lo ta ba bandi ki menam tam le ge kal wa ga gya da wa mo sun ba ja ge jin khon bo tra ᱚᱫᱚ ᱠᱷᱚᱜᱟ ᱢᱮᱡᱤ ᱪᱟᱠᱚ ᱵᱮᱞᱮᱜᱟ ᱵᱟᱢ ᱵᱚᱠᱥᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱠᱨ ᱡᱤᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱫᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟᱣᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱠᱷᱤᱨ ᱫᱮᱵ ᱡᱟᱨᱟᱪᱟ ᱥᱤᱫᱤ ᱠᱟᱥᱨ ᱪᱟᱫᱟ ᱡᱤ ᱪᱮᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠᱥᱚ ᱠᱟᱵᱟᱞᱟ ᱮᱫᱮᱵ ᱵᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱮᱞᱮᱜᱟ ᱵᱚᱨᱱᱟᱫᱟᱱ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱠᱨ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱫᱟ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱫᱟᱢᱵᱚᱨ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱡᱮᱡᱚᱭᱟ ᱡᱮᱨᱟᱵ ᱡᱮᱵᱤᱨ ᱢᱮ ᱯᱨᱛᱟᱢ ᱵᱮᱞᱮᱜᱟ ᱵᱟᱢᱵᱚᱜ ᱱᱤᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨ ᱡᱮᱢ ᱠᱷᱟᱵᱚᱱ ᱠᱤ ᱫᱮᱵ ᱡᱮᱨᱪᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱥᱤᱵᱟ ᱠᱤ ᱱᱮᱨᱜᱩ ba wazir kinni tiwi lege wambur nga tan khalo karton nga bja ba nga shan man kod ba ya zibir zime khoyer di nuttan be lege wambur xin ba yan tan lege zibir to da yan abjik so kabala cha zibir san ᱡᱟᱜᱚᱨᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱫᱚᱱ ᱠᱚᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱧᱮᱥᱟᱢᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱜᱚᱨᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝᱜᱮ ᱚᱱᱫᱚᱱ ᱠᱚᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱟᱢᱵᱚ ᱡᱟᱵᱟ ᱡᱟᱜᱚᱨᱡᱮ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱᱫᱟ ᱵᱚᱨᱫᱚ ᱛᱟ ᱤᱱᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱴᱟᱛᱟ ᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱭᱮᱠᱤ ᱫᱮᱵ ᱡᱮᱛᱟᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱠᱟᱠᱷᱨᱟ ᱪᱟᱡᱤ ᱪᱤᱵᱟ ᱱᱟᱵᱟᱞᱟ ᱭᱟᱠᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱣᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱝ ᱤᱵᱨᱛᱟᱢᱵᱮ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱟᱢᱵᱚ ਲੇਗੇਨੀਰ ਤੁ ਹਲੋਕਾ ਜਸਤੋਂਗਾ ਜਸਤੀਰ ਜਗਰਜਿੰਗ ਖੰਬੋ ਹਲੇਂਡਾ ਮੋਰਦ ਤਾਇਨ ਤਨਾ ਮਟਾ ਤਾਇਨ ਤਨਾ ਖਲਾ ཁང shama longtan shiba chimbo tan rajya korma ta lo tava bande ye ki dev jitan shiba ba shambe

jagarjeng ko bozana mata da serinda bodo da lo jawab ande ye ke dela so beb je chan shiba tem watsawa wandeyi ki te la sukh bev chichan shiba, wumov lote w sami shiba ilay ka wambuk shiba, nir kondayi nidawa kinkayi wam chakhayi shiba ilay ka, khalo ka vijayatayi chabar, dyakar jim khambo zana martaatayi nidana khilata, watsawa wandeyi ki te la sukh bev chichan kasarikla jip shiba, kyangan me jipsanayi pe shiba long tambe ilay ka wambuk shiba, khalo ka samdiyaba dyakar jim ᱡᱟᱨᱥ ᱱᱟᱢᱟᱛᱟ ᱮᱱᱫᱟᱣᱟ ᱢᱮᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱚ ᱡᱤᱵᱤ ᱥᱤᱵᱮᱞᱮᱜ ᱦᱟᱞᱚᱜᱟ ᱡᱟᱵᱡᱟᱨ ᱱᱟᱯᱡᱟᱵᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟᱛᱟ

shibele gwaan bob chaba dekar jen ᱡᱮᱥᱮ ᱢᱟᱝᱠᱚᱛ ᱵᱟ ᱥᱮᱢᱵᱮ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ

ᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤᱨ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱭ ᱜᱮᱞᱤᱵ ᱜᱮᱛᱮᱱ ᱠᱟᱠᱥᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱛᱮᱵᱟ ᱛᱚᱵᱟᱞᱟ ᱢᱚᱠᱚᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱤᱫᱟ ᱛᱟᱢᱵᱮᱞᱮᱜᱮ ᱵᱟᱢᱵᱚᱜᱷᱤ ᱵᱟ ᱠᱟᱞᱚᱠᱟ ᱴᱩᱡᱟᱵᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱡᱤᱝ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟᱛᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱱ ᱫᱟᱢᱵᱚᱨᱫᱚᱛᱟ ᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤᱭᱮ ᱛᱟᱠᱚᱱ ᱡᱤᱵᱤ ᱡᱤᱵᱮᱞᱮ ᱜᱮ ᱟᱢᱵᱚᱜ ᱱᱤᱵᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱡᱟᱵᱟᱱ табачи жангын до чэрик бай чыгчык деп дик бэк корне тарба канжир ди дигрим нэр нэтэр гобала тхсин дай тамаг нили намаран кулу тамаки чэш дара бара я туба чэрик бай юм ди гон ди ки ба намын ди дэм маши вэрэб жик бахталла туго мэроглыгым кабаран дик ба кор базан бум до бо нэтик ба ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས kabalam phakpat jakshe rolpa wambo chup jitna liga nirdunpa jagar jing mata dana khala tan mana kholmar namta lotsa wa bandi yekir deyip jirchan kasar chaji cheba phakabaan jakwar nambar rolpa wambo gnipa jagar jing khombo zirin dambo do tan lotsa wa bandi yekir shiba wambo kalokaya kovshe bar dekar jim khambo khalin dam borda da zana amata da lo zawa wandi yiki de jirse kaksar chit ཁྱི ཕྱད མར ཚངས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི hello gar nap jeba jagar jin khom bo seren da bo da no ta ba bande khir de la sok be jir war na mev jik so na ba la en pa bar gevir ta ba yon sun dum do wan bo Phaba sangram du chiji namdra mambu shaba Yagar jing khwambu onza namdra tan dana khala tan Vatsava vandi yiki dev jachan eskak sar chiji chiba Phaba chigis nava nana khala ta ye ያገረኔ እንጀርበር ትክደር ጀንፈንጂ ያሰልካ ማሾ ተባል እንክረክ ትክባርም ቦቺ እንዶ ሳጂ 마차베레 지바 드나마다다 에클린다 보르다 ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱭᱮᱠᱮ ᱫᱮᱵ ᱡᱮᱨᱵᱟ ᱵᱟᱵᱟᱦᱱᱭᱟ ᱡᱮᱪᱤᱢ ᱵᱚ ᱯᱟᱢᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱚ Nirdin ba panda da morda da lo za ba van dis nanme shiba che tam chit ge yondun kobir de bum do panda da tran ja gorma da shiba chan shiba комчакэ сама токэван болжаба лотава вандира нара кетэ кетэ кэсэр жэ жэбарын бочин тендо калога ни бячаба падрата тажа хормата лотава ванди кетэ ласобэ жэбарын мэлчисо ᱱᱮᱵᱟᱞᱟ ᱧᱮᱝᱞᱤᱱ ᱫᱤᱵᱟᱪᱤᱢ ᱵᱩᱱᱫᱚ ᱚᱢᱵᱚᱞ ᱱᱟᱯᱡᱮᱥ ᱛᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱜᱮ ᱪᱚᱝᱟ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱠ tabaram ba bayon se nyang le de ba chim bundo le ge nyet na ton ba le adam la sobe si be le ge nyet e bo tsok sam ta le nga bar ja ger jing kho bo zana ma da ta jana ngar ba ta e lo zaba ban din de wa tan dip jit ti e khala pa ba ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས kasir karmar jalen jerur ka basar ji jen do ji chi ji ke wan bo che ba ka lo ka to ni jar la ar jalen jerur bid dar ne bar na sir wa shan ka ba dalar ngo jim ke ba ta ki ta da ma ren da mo ji shi ne ga shi ke ta zhe le shi na ngo ta ba kon chong chong ne on bo da ba pa da dan zo na ma da da e se ren da bo da da o ta wa wan di ki de ji chen ka tu sa chi

ᱵᱟᱱᱛᱨᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟᱛᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱭᱮᱠᱤ ᱫᱤᱛᱤᱡᱟᱱ ᱥᱤᱵᱟᱱ ᱯᱟᱠᱵᱟᱨ ᱟᱵᱫᱩ ᱥᱮᱣᱟᱨ ᱱᱟᱵᱨᱤᱝ ᱵᱮᱪᱩᱢ ᱛᱨᱡᱮ ᱛᱟᱝᱮᱱ ᱛᱤᱱᱡᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱢᱵᱚ ᱥᱩᱱᱛᱟ ᱞᱮᱜ ᱥᱚᱡᱤᱵᱟ ᱵᱟᱱᱛᱨᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱢᱟᱛᱨᱟ ᱫᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱭᱮᱠᱤ ᱫᱤᱛᱤᱡᱟᱱ ᱠᱟᱥᱨ ᱪᱟᱡᱤᱵ ᱡᱮᱵᱟ ᱯᱟᱠᱵᱟᱨ ᱡᱤᱢᱟᱨ ᱛᱟᱣᱤ ᱛᱟᱝᱮᱱ ᱛᱤᱱᱡᱮᱢ ᱫᱚ ᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱛᱟᱝᱤ ᱫᱟ ᱞᱮᱜᱟᱨ ᱠᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱᱛᱨᱟ ᱫᱟᱥᱨ ᱮᱱᱫᱟ ᱵᱚᱫᱚ андра данзана мадатан ᱡᱮᱥᱮᱱ ᱱᱟᱢᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱵᱟᱥᱚᱱᱢ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱫᱤᱵᱮ ᱛᱟᱝᱮᱱ ᱞᱮᱜᱟᱨ

ᱱᱟᱢᱵᱚᱜ ᱥᱤᱵᱟᱱ ᱜᱮᱨ ᱱᱟᱢᱟᱫᱟᱱ ᱨᱟᱣᱟᱢ ᱯᱟᱵᱟᱨ ᱜᱚᱱᱛᱟ ᱮᱵᱟᱵ ᱨᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱟᱛ ᱨᱟᱢ ᱪᱟᱵᱟᱱ ᱡᱮᱥᱟᱢᱮ ᱯᱟᱵᱟᱞᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱟᱣᱟ

banam kum to jishi bim do wan bo ja ba jagar jim kham bo ba ja ya khala ta khlen dam bo da ta ro ta ba ban de yik dip jer ti ka khsa ti ji je ba ba sham be shi

ᱡᱟᱜᱨᱡᱤᱢ ᱯᱨᱟᱱᱡᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱞᱤ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤᱵᱮᱱ ᱨᱟᱵᱚᱨ ᱡᱟᱜᱨᱡᱤᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱫᱮᱞᱟ ᱡᱟᱯᱥᱤ ᱥᱤᱵᱮᱱ ᱫᱤᱵᱟ ᱫᱟᱥᱨᱮᱱ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱫᱮᱵ ᱡᱟᱨᱵᱟ

dagarjim khambo tanja warma da lota ba bande ke de la sok de jeba ba khali ke jibendo wa khalo ga jada tunna ba dagarjim khambo sare da ਸਹਾਦਾ ਰੋਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ nde ਵਾਤਾਂ ਦੇ ਚਿਪਾਂ ਬਾ yagar jim khambo tanja kharma ᱵᱟᱵ ᱡᱤᱢᱤᱥᱤ ᱵᱮᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱠᱟᱵ ᱡᱟᱫᱟᱱ ᱪᱟᱵᱟ ᱡᱟᱠᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱫᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱛᱟ ᱞᱚᱛᱟ ᱵᱟᱵᱟᱱᱫᱤ ᱮᱠᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱨ ᱱᱟᱢᱮ ᱡᱩᱜᱟᱥᱚ ᱢᱟᱵᱟᱞᱟ ᱵᱟᱵᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱩᱨ ᱡᱤᱴᱤ ᱵᱮᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱯᱪᱟᱞᱟ ᱵᱟᱢᱵᱚ ᱥᱤᱠ ᱫᱮ ᱥᱤᱵᱟᱱ ᱡᱟᱥᱟᱢᱮ ᱵᱟ ᱵᱟᱵ ᱫᱟᱜᱢᱮ ᱵᱟᱴᱤ ᱵᱟ ᱥᱤ ᱡᱟᱣᱟᱢ ᱫᱚ ᱡᱟᱠᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚ ᱠᱟᱢᱟᱞᱟ ᱠᱟᱯᱛᱟ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱛᱟ ᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚ ᱡᱤᱨᱛᱤ ᱫᱟᱞᱟᱜ ᱞᱮᱢᱤ ᱡᱤᱭᱮᱯ ᱠᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱠ ᱡᱟ ᱞᱚᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱤᱭᱮ ᱛᱮᱭᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱯᱥᱟᱣᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱚᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱫᱟᱢᱟ ᱫᱟᱠᱷᱞᱮ ᱡᱤᱨᱡᱟᱱ ᱠᱟᱥᱨ ᱪᱮᱛᱤ ᱪᱮᱵᱟ ᱵᱟᱛ ᱢᱟ ᱵᱮᱨᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱯᱥᱟᱣᱮᱱ ᱟᱢᱵᱚ ᱪᱩᱠᱫᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱵᱟ ᱚᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱴᱢ ᱡᱤᱱᱡᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱵᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱚᱞ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱥᱚᱠ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱯᱥᱟᱣᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱞᱚ ᱜᱟᱜ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚ ᱡᱟᱱᱟ ba kandob na ye ton dam bedim ba tamba she shawen do wambo ani bar ja gar jim khambo khe ja traba da ye da na ma da da lo za ba ban di da 노자와 반데에 기대라 속베 제와 박밥 좀베 파르신 다나바 시저윈도 안보니 달레게 제바 데거진 컴보 트란자 관마다 노자와 반데 기대라 속베 제와 제나마지 제네 코데 오마바 랍랍 코베 두레게 탐바 시저윈도 칼로가 자냐 허바 데거진 컴보 드나마다 다자 관마다 ᱡᱟᱜᱟᱨᱡᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚ ᱟᱸᱡᱟᱱᱟ ᱜᱟᱨᱵᱟᱛᱟ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱫᱮᱡᱨᱵᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱛᱩᱨ ᱛᱮᱵᱮ ᱡᱚᱢᱨ ᱱᱟᱢᱨᱢ ᱪᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱢᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱥᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱞᱚ ᱜᱟᱯᱪᱟ ᱵᱟᱱᱡᱟᱨ ᱥᱮ ᱢᱟᱠᱥᱨᱟᱵᱟ ᱯᱟᱨᱵᱚᱪᱤ ᱵᱮᱢᱵᱟᱞᱤ

ba shan ba lan ji ba shi sha wen do wan F éHoã static jañéñé, yañéñéñéñéñé, yañéénéñéñéñéñé warnách Yinó من k ascendí yirí navy чтобы squishy a vidháyaнойa shkip a rañcha, Monta 거는 andh rañc shadow b 딱a chepat longuoroa puap-dahtá decoration of fact that have to go through the Bassamir qipa, but we started learning capability skills from Wir mí �바 mät factual pas the form Hoe ndo ambo xiba dia gerje ambo to dia qorma ta lo ta ba bande ye ke de la so be jerba ba to jerje so ba shi se ndo kalo ga dia ba dia gerje ambo nyana ngar ba ta lo ta ba bande gli qwa be jerba la ji pande ta ba ya kara sa ha ta shi chin ji lo ta ba bande ndi wa ta ndi shi ba ba shi chin so wa na ba ta qwa shi se ndo kalo ga san jo sta dia ba ndi chin ba to ba ga bu sta shi se ndo ambo xi ta kalo ga tri che ba ba ba ta chin ndo Halogaribja ba pandratam bhagata sahata, Lotava vandir kiva khajibjarcha, Harayaya pandratam bayakara sahata, Lotava vandin devatan deshiba, Bhagbasan ki drabdrakba shivshavim do karchak chimu, Abnamasoyevan bhokshikdashi, Devan buvan samchatam lemiba, ᱟᱫᱟᱫᱟᱢᱵᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱟᱦᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤᱨ ᱵᱟᱡᱤ ཁཁ ཁཁ ardie bandie ton adria la sobe gerba bar ger bo zu gochen ne ne bolak dan ben do pandre dan dan akhla dan e bandie ki den ger dan ba basali ger bo chasil la dan ben do ngama dan ger shakh shik bar tin dig nila khchav jun za dem kana ma da shoy sarba 반다다에 만저히르 가바다에 아드리아라 나라게데 에브게찬 시친디바 바흐바베게 반복시다

ཁྱི ཕྱར ཚད ཁྱོ ཁྱ ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར ཁྱར 바트밤 바와시 쇼윈도 칼로 가든제 바 데그르진 마다다 엔다나 탐치 디바시 마다다 콜마다 엔저 코르니타 alo ga tung nga ba jacar ji mkhombu njana ngar baata lo java vande khwari na jib jir chana lo java vande khwar tsig ji shiba di ba jimbo shib chawa takba jimbo ndo le jeng shib xwar ji tam zik ji chawen do wangbo xinda li ka jib jibar jacar ji mkhombu sarwa njana jihwaa tana lo java vande khwar tsig jinjar nam chiga so wabaala paqba kum shuk chun jimdo wangbo dhan ba lo java rin jen so dhan chini tsichim jib jir paqba chun jen jimbo 匈匈匈 cinne bu uma du le wek shòq hì shàn chè wé sàn únicaa yàn shōndi míñá kékéŋ Nachton la çì vél Gu cŉ di b sn�� lé 않을e ketchup şey tan wa bóxến bañ chè rén gé Rén kór tàn shån i shi chén gáma dán rá wé Sub tn tan wa bóxkn sar fória zhavé

амбогни банджашаме бан далагле меди кайин мена тетумдан ᱠᱟᱨᱟᱠᱥᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱟᱭ ᱠᱟᱨᱟᱠᱥᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱟᱭ ᱠᱟᱨᱟᱠᱥᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱡᱤᱱᱟᱭ ᱠᱟᱨᱟᱠᱥᱟᱨ ወጣባ ባንዲ የኪርቲ ላጽ በይ ጀርባ መቅባተን እንተን ኩሎ ሽሽውን ዶ ክላር ዳርማ ታይ ነምበር መርቶክ በይ ጀሊብ ጀርባ ባያን ሰንጎን ኩሎ ሽሽውን ዶ ሊር ገሆን ደነ ደፍን ዳርዳን ባ ክላር ዳርሚ ጀግርጀ ዳርሚ የኪሊ ባንዲ ነምበር መርቶክ በይ ጀርንም ሽክሶ ᱫᱟᱞᱟᱜᱟᱭ ᱜᱟᱥᱤᱠᱮ ᱛᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱨ ᱱᱟᱝᱚ ᱛᱟᱵᱟᱪᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱞᱞᱮ ᱥᱤᱡᱟᱣᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱢᱵᱚᱠ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱡᱟᱠᱨ ᱡᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚ ᱴᱨᱟᱡᱟ ᱠᱚᱞᱢᱟᱛᱟ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱡᱤᱨᱵᱟ ᱛᱟᱵᱟᱪᱤ ᱡᱤ ᱵᱚᱢᱵᱚ ᱥᱤᱡᱟᱣᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱚ ᱠᱟᱵᱡᱟᱨ ᱱᱟᱯᱪᱮ ᱵᱟᱱᱡᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱛᱟ ᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱪᱤ ᱡᱤᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱡᱟᱣᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱞᱚ ᱠᱟ ᱱᱤᱵᱡᱟᱛᱟ ᱡᱟᱪᱮ ᱵᱟ ᱯᱟᱱᱫᱨ ᱡᱟᱡᱵ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱥᱚᱫᱨ ᱛᱟᱣᱮ ᱪᱤᱯ ᱡᱮ ᱵᱨᱟᱵᱟ ᱥᱤ ᱥᱟᱣᱮᱱᱫᱚ ᱵᱟᱢᱵᱚᱜ ᱥᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱭᱚᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱟᱵᱟ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱞᱚ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱥ ᱫᱟᱵᱞᱚ ᱴᱤ ᱛᱟᱱ ᱮᱨ ᱥᱟᱣᱮᱱᱫᱚ ᱠᱟᱞᱚᱜᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱯᱟᱱᱨᱮ ᱫᱟᱥᱨᱮᱱ ᱫᱟᱢᱵᱚ Kalo gaya nipya chikche panjir san mipa chiksumba shivshawindu panjir tanzi nama tata Lozawa wandin dewa tanzi pjirchen lozawa khwarsak chi shiba Pakpa chikche jamsun chi indu indir san mipa Pakpa chikche jamsun du kalo gaya pya chiba Jalin jirwa kathak sarchik jib jiba Pakpa chikche jamu ambog nipa jali jirwan nga shikki 대한 tsum shi ja no dim kham bor nam ji sa ta mer shi tabadan dama karatan lo tabadan di zartyan ge jercha lo tabadan di porto di chiba mabba de jin tabe ne bo shi chawen do an bo shi ba de gardien kon bo khida tabata lo tabadan di ki de jercha ka sar de ji chiba tabay ye ge me be sama to ko na bar nan de ji དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ Kupa tabdun kiba shivshavim do wambu ghani banja shami bardam mibshikso. Gaba la e nga tongshib jata er nga pshir saksanpa. Wambu gya banja shami bam dun sana mabu sabi gyuna yente. Tadon chonsit maasan varantukku. Kupa nam kin dok kin dar Бар тоба чин боён сер дибен до инжерсе. Ме бам бак бар тоба чин боён сер дибен до лей чыган салбе ᱡᱟᱜᱟᱨᱡᱤᱢ ᱠᱷᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱤᱫᱫᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱫᱟᱨᱢᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱵᱤ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱥᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠᱥᱚ ᱭᱟᱵᱟᱞᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱥᱤᱠ ᱡᱟᱵᱟᱛ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱴᱤᱱ ᱡᱟᱨᱱ ᱵᱟᱵᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱢᱮᱛᱮ ᱵᱟᱥᱤ ᱡᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱞᱚᱜᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟ ᱛᱚᱱᱜᱟ ᱵᱟᱱ ᱡᱟᱨᱪᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱥᱚᱪᱤ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱡᱤᱵ lozawa san de wenda 바산지 제바시 샤윈도 카로 가르급제바 데그르진 컴보즈나 마타타 에스렌탄 ba san ji ji hor jin shi sha wen do ka lo ga ni ja bar ja gar ji kham bo khir ja sa da lo za wa ban den de wen da ra ke de ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱤᱝᱠᱞᱚᱵ ᱡᱮᱵᱟ ᱪᱤᱥᱟᱣᱮᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱞᱚ ja shame ba konta djie niwa encore djie djie be le galefon ba ba bon bon ba djie chawen do kalo gar na bia samche ba lo trava ye ki de byaracha ka sa djie djie ba ba ba samba kalo gar na djiban djame ba ma wandro konta djon sozo bro djiben mola kalo gar djie djaba djagrim kombo ma ya kala trabat lo trava wandi

Kibā chīmbu kīvī tāmbān dhārvān cīmbī yāṁ chukvī jirvā pāntrātā chīmbu ābāyā kārā kaptā tāṁ Tibā cīmbī yāṁ chakvara tāṁ dhāvarī chakvā hōbī khīrvī caṁ nāṁ jīm chukvī pāntrātā chīmbu khikhtyārā khiyatā tāṁ pāntrātā chīmbu māyā agārā khantā lā sukvā navlā tyakvīr ngā tāṁ zhāyā wī māngār gerbo chachib sanwan de wa palim ta de bi yot la kanchim bo tambe mi de gerbo betama la ikhala e nagen kibik ki wo ma de san ke ikhtiyar ke ta tinit ta de da nyen ngi ta el bar jawe ka jil lam ke be ban da chim bo so bu de tanda ངོ་མ་བ Alam ke ba under tanda la tsog ba nam la ja khoy ni la l'akbaram mali bar er tugbey kat ba shine yak dur kaog ne nam la ni chasha laq we tabshi de sheda dor nar ton thoma wa da ta de ma nim bir le jene ngul jib jwalam ke ba nam jep ki tad bar ji ji

ngonje karchev te mor nam za tagman khabar dar dar ko ba do chim bor je me tawa wan bo sok sik na ye kalo ga jab je bar kar je kham bo ma ta ra ja ma da ye lo ta wa wan de do chim ne be sa wa wan bo shi ba do chim to ba ne de kalo gab 도 진보 동반이 대 진보 원보 시바 도 진보 장선 저거 할로가 접접바 도 진보 장선 담바 할로가 접접바 도 진보 낙선 바 할로가 니디아니 회바 남자 르자크르진 감보즈나 마타다에 드랑자 과르마다 로자와반디 예키 데라스 비르바 바르돔 하멘도 원보니바 로자와 zhene huyen do khalo kanya khaba anja shami ba khamme pum do anja shami ba ngan jin do jagra jing khambur dharma khir bada dan lo zawa tsatsam yon tan jib jir chan lo zawa rasin za bhe che ba ngan jit ti jin do jagra jing khambur баргиве шеним тембем до панре дар дама карада Ватава тахтан кенчер на мэпшига су сабалам дурдим гумбрин чомар джагрджим хамбу Адрия дама хэрр бададан лотзавар кенвара шинам сабунчер Дала качиктан чисин дубаган ютур кенвала араб дэхши бим дончер шами ба Сатмия тубрадан бим дончер шами ба Тунвар дирир нир Харги le da ga ګرول عرب دښې بندو ان جشمې بار نمبر ټوړې لم نه بځې به یون د sala malni te neng dirsheg la ka da sirt ji ma jeba mirtigbani gen do galo ka pe ne ba adjer ji kombo selin da bord de tan lo za ba shin yikir deb je chan ka sirt ji jeba ye mirtigbani gen do on da kip chop tan ba galo ka dja ba tan dan de Kaban tamo zan po shiv shavin to khalo ka ngab chir sang nipa. Dakar jim khan po zan amir ta tan yan tan a khala tan lo tsa ba bandi yiki dip jir chan kak sas jit jib jiba. Min ji e naktar jir ko shiv shavin to am pamin to am pak bab tim bab ji yin to nam gir sham iba. Tun nam rangi bi chi jir nam tan wang po shiv tan khalo ka abdan chiba. nam tra kha lo ga don che ba de kre jin khon bon zana ma ta ta sren ta mo ta lo za ba ban de ki din je ba de jin so bo zu ni ne jo be pa yon ne a ta we chi je nam tra kha lo ga tu che ba de kre jin khon bo dal ma ka ra ta lo za ba ban de ki ᱡᱮᱥ ᱛᱟᱠᱷᱥᱢ ᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱵᱚᱢ ᱵᱟᱭᱟ ᱜᱟᱨᱟ ᱴᱨᱟᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱞᱚ ᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱤᱨ ᱡᱮᱢ ᱪᱚᱠ ᱵᱤᱭᱮ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱤ ᱯᱚᱨᱛᱚᱜ ᱡᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱚᱢ ᱫᱚᱨ ᱫᱤ ᱵᱟᱨᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱮᱱ ᱫᱚᱛᱭᱟ ᱥᱤᱢᱱᱤ ᱠᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟᱨᱱ ᱫᱚᱛ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛᱤ

다른도 칼로가 적은 반 접샤미 바 카메라 적은도 칼로가 죽제바 와타와라 나라제데 접샤시 바그닌 적은도 칼로가 니그바 데그르진 콤보살반 잔데 와타 로타와반디 비 접샤시 바 박바르 가와잔 쳔도 칼로가 니자바 데그르진 콤보키다 사하다 신제니 비 karsar gen do taen karsan chawe kan to e choba tom be chogarni dom pere ram bokshi ga te en jersha me ba chi cych serba ayan tay 특히na shir seeing the o Jincción en righteous missionary tamar en la palabra. Ahora ya se entrospus en doctorлось en los hmm fervoreseps y Aubain erики. Abaniche serbe ab가는 en una casa highs above Storey's divisions, city in the true Position that you ground wolf man choses you can take it handy ringed bají Kurikawa, Uعلake Brother ensembalva Anday3yakun2by2toHsiw narrating衣 of peace by getting help free of the이었ic caller,Bahdijkt 이름 VaienaabilityVakiyan transit, redemption of, bachelor of fate, tree과옹ríks sometimes new The buradaf', age at the valley was taken. While I ᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱠᱟᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱥᱚᱵᱚ ᱛᱚᱵᱟ ᱡᱚᱵᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱢᱵᱚᱱᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱯᱟᱫᱟ ᱫᱩᱢᱡᱤ ᱪᱤᱠᱥᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨᱡᱤᱱ ᱠᱚᱢᱵᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ

ཁས ཁས ارنمن تامبم دو وان بوخشی بانجا سامی با پغا بار دا ور نی بیشی بن دولی تامبا نی با دانج بیتل لون تامبا وان بوخشی گا بانجا سامی با پغا باغ لار لون تامبم دو وان بوخشی بانجا سامی با ارتق نی ام دو وان بوخ نی با جاگر جیم کان بو انز دا Шетак тай жиди сусу дитсала кинчин вертон савдин да бартаралык бурмун би. Дев Тарап тансым чөбө янлык мит конмер тарап андар кавертун жибартар. соңсын жүгө октобор тумба нимитти жетен хирб октобор пе жетти хсын дэвивали табоны ялгым кабалаем тубан жахур я тахбарап жобале гетчеп жеба да камала каптадан лочин рашин табе жирвала хомлоджи тамбе чибанданым хибанга шикки ᱡᱮᱢᱥᱨᱮ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱚᱱᱛᱚᱜ ᱛᱤᱡᱵᱮ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱫᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱮᱞᱮᱜᱮ ᱞᱚᱠᱥᱚᱭ ᱥᱚᱣᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱯᱟᱨᱡᱤᱡᱤ ᱛᱮᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴᱮᱱ ᱛᱮᱢᱤᱫᱚᱞᱮ Tanya takbar tamar shini simchinnam titum mibirin jirwa kanyin batina. Nyakji takbar nyakji tanla tamshidji ngibir tunnin tanya takbar jobali chumdin diji shangnaadu jila ya takbar tanto tishare kinkin chukki tampu sarji mihi bati. Tanya takbar joba

ཡང་ད་তো nám zamam kiba nam latsak ba yeno hola tyigin kolur je de samad je bo ji lo 디지엔 콜루르 바담 다웨 고즈르 진저 트베 원기라 지 사멘타 게모 진저 니 리크 제데 헤레게르 남난 게르 리크 르게 타보라 산지 샤베르 ᱡᱮ ᱫᱮᱵᱡᱮ ᱫᱚᱵᱟᱞᱟ ᱛᱚᱵᱟᱞ ᱡᱮ ᱡᱮᱥᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱞᱚᱜᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱚᱭᱚ ᱵᱮᱥᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱫᱮᱢᱟᱱᱡᱮᱞᱟ ᱫᱤᱵᱮ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱛᱚᱵᱟᱞ ᱡᱮ ᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱚᱵᱟᱞ ᱫᱮᱢᱟᱱᱤ ᱞᱟᱨᱢ ᱵᱚᱪᱮᱱᱡᱮᱨ ᱫᱟᱞᱟᱥ ᱢᱤᱨᱛᱤ ᱨᱟᱱᱡᱮᱨ ᱪᱤᱠᱱᱮ ᱭᱚᱵᱟᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱵᱮᱭᱟᱨ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱟ ᱱᱟᱭ ᱵᱟᱨᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱯᱮᱨᱟᱱᱫᱤᱠ ᱤᱭᱮᱨ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱮ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱵᱟ ᱢᱤᱨᱛᱤ

ᱜᱟᱵᱡᱟᱨ ᱜᱮᱦᱚᱸ ᱴᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱭ ᱢᱟᱨᱵᱟ ᱪᱷᱤᱡᱤ ᱜᱚᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱭᱮᱞᱜᱩᱭ ᱫᱤᱭᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱱᱟᱨᱚᱵᱮ ᱥᱮᱠᱷᱩᱭ ᱫᱟᱜ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱟᱠᱵᱟᱨ ᱪᱮᱵᱟ ᱱᱤᱵᱟ ᱠᱟᱵᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱵᱚᱞᱟ ᱮᱱᱤ ᱵᱨᱡᱚ ᱵᱨᱡᱚ ᱫᱮᱵᱞᱟᱢᱮ ᱵᱞᱟᱢᱟ ᱥᱤᱵ ᱥᱟᱵᱮ ᱫᱤᱡᱤ ᱡᱟᱞᱵᱩ ᱞᱮᱜᱮ ᱴᱤᱠ ᱡᱟᱥᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱠᱨᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱱ ān lō tsāvā rā sīn

Bayer yaron hin git bayer tuyla kad. Ande da chim bor to qiba nam git gindan da me ba falla dor je pa mo shab git chit git de lar ba git te bor jar ver de shan gan ed. No da va dar ma yon den genger falla dem chok qoyor er, don bam jong asif che ver git git bor chim bor le ge so san ba. Ja gir jim kam bor jan pan ne da ye da lo da var kabala khale chhong ngom bram jong ashi shawa nam jerme ji ji jer bo le ge ju ju star nga bar ja gri ji pan ra da chim bo ando ya ba der ta lo za ba cha yon din nam bar ji ger chan shi ba nam jerma kan de chho ber git le ge chho dan ba lo za wang ge le ji ji ger chan shi ba nam jerma ਤਵਰਜਿਤ ਚੰਦਨ ਦੇ ਜਿਕਿ ਦੇ ਹੈ ਰਕੇ ਯਾ ਫੋਬਾਲੇ ਗਬ ਚਬਾਤ ਹੀ ਜਦ ਸਮਾਰ ਤਗਰਮ ਤੰਬੇ ਲੇ ਗਨੀ ਪੇ ਪੰਦ ਤੰ ਕਯਾ ਦਰੇ ਸ਼ੰਗਾਨੇ ਦਾ ਰੋਤਾਵਾ ਜੇ ਜੋਰਦਾ ਵੇ ਹੋਜ਼ਰ ਜੇਂਜਰ ਬੰਮ ਚਗਾ ਫੋਬਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਜਿਮ ਫਿਰ ਚਿ ਮੋਰ ਬਾ ਜਿਮ ਜੇ ਜੇ ਜਦ ਜਮਾ ਚਿ ਮੁਰ ਤਗਾ ਬਾਰ ਇਕ ਬੰਦ ਬਾਦ ਦਰ ਜੇ ਨਾਮ ਜਨ ਮੇ ਦਰ ਦਬ ਨੇ ਮੇਟਿਮ ਕਾਚਤ ਜੇ ਜੇ ਯੰਤੀ ਜਗਰ ਜੇ ਕੰ ਬੋਂਦਾ ਯਾ ਸਨੇ ਸ਼ਤ ਰੋਤਾਵਾ ਦਰ ਮਾ ਯੋਂ ਦਨ ਜੇਂਜਰ Teer jit shimatham chiba, dekar jim khambu kaya sita paa ik ngaya dharay shal nga nainin tan, wazawa khistaya khichin jirte indi star jit jiba san ch yastat gyo par anta batit nril balayim chonshan. Star jit jiba andala khaloka nison jab zanch thonga, jit shimala chibjany khustab jit tan, kya baani obar khato, andala blama kachigit jir dur jit khwa ᱟᱫᱵᱡᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱᱮ ᱭᱟᱦᱚᱵᱟ ᱱᱤᱛᱮ ᱛᱚᱱᱞᱟᱜ ᱱᱮᱠᱷᱟᱞᱟᱜ ᱵᱨᱟᱥᱤᱢᱥᱚ ᱠᱷᱚᱞᱚᱵ ᱫᱮᱢ ᱪᱚᱠᱠᱮ ᱜᱟᱡᱮᱛ ᱨᱟᱞᱮ ᱥᱚᱱᱤᱥ ᱛᱟᱜᱵᱟᱞᱟ ᱮᱛᱩᱜᱤ ᱡᱮᱫ ᱡᱮᱫ ᱥᱚᱝᱜᱚᱨ ᱡᱮᱫ ᱡᱮᱫ ᱠᱤᱭᱤᱨ ᱡᱮᱫ ᱡᱮᱫ ᱠᱟᱱᱛᱚᱨ ᱡᱮᱫ ᱡᱮᱫ ᱡᱮᱫ ولق سما دور جير جد لگ جبا هر دار نا بدر دا اخجا يكي جنجر ولق سما تم چق چوب جي جي و خورن کولور دون باق سما تم جي مچ ب جي جي بو ولا نام کا دان نم ب جي جي جر بو خورن نام کا دان نم با چم بو جي جي بو ولا کر کو تو جي جد کن رو ما تا ور دون با نم اندر دان گيا دار دا لو تا وا اخجا يكي جنجر ولا رچن تم جي جي جر بو پاندار چن ᱫᱚᱡᱮᱫᱟᱭ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱛᱟᱭ ᱠᱮ ᱡᱤᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟᱞᱮ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩᱨ ᱡᱤ ᱡᱤᱝᱜᱟᱨ ᱵᱚᱝᱜᱟᱭ ᱫᱟᱨᱟᱛᱟᱭ ᱨᱚᱢᱤᱝᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢᱥᱚ ᱱᱤᱵᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱞᱮᱨ ᱛᱚᱵᱚ ᱪᱤ ᱡᱤ ᱵᱚᱞᱮ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱝᱜᱟᱭ ᱫᱟᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱛᱟᱭ ᱠᱮ ᱠᱮ ᱡᱤᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟᱞᱮ ᱛᱟᱣᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱤᱝᱜᱟᱨ ᱵᱚ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱝᱜᱟᱭ ᱫᱟᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱛᱟᱭ ᱠᱮ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱣᱟ ᱥᱤᱪᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱮᱱᱡᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮ ᱧᱤᱢᱮᱱ ᱠᱚᱞᱩ ware do ji jara bo wo jin bo ma ta nda ma la ta shi ja yi ki jin jara khore lo ta wa shi ja yi ki jin nam ma lo khan khan ولار توبچنی یگی جربو ججی جربو خلا دور جی تبا توار دوم ججی جربو لگ خمبارنم پاندردان گیا دارادان لوتاوا اختیای یگی جنجر دجا سبا تم چ جیتنی بو تون جی جد لگر نہ بار چتن گری شرغان نیدا اختیا جنجر پلن کولور دوم بل ججی جربو تو چ جی جنن مات شوا دا ججی جربو ورنی قوام می باغنی پاندردان گیا دارادا لوتاوا اختیای یگی جنجر نم سو تتر رال ورتن شپ جی جدی چر نم ت درنم چاند

ወጪሼ ሰርባም ዲኖ ሽትክ ተገብቻ ደህናን ደደገ ከያ ዞንታቴ ዳብ ታመጀለ ጃፕቅኒ ዳንቸኒ ዳ የገሰምለን እንጆላ አክሳቾ በርጂጂ ተት ጃፕቅሽ ዳን ሰምጀርና የገፈርገለ ፍሮላ ያረጅን ታመኝ ቢተት ጃፕቅሽ ዳን ሰምጀብጀ መንጀር ተክምለ ፍሮላ no to just start to get a tamtic chimbu didi sat to get a nyagshi ge khana do jer lab Samche sadhige yeke go yikib chanwe tayin no, samche sadhige nyokab je khanchok sanwe tayin no, samche sadhige jebche tak meyib chanwe tayin no, nyokar sang yib choje tak yeke gerbu dansa to, samche sadhige kambabshe de chakbar gerbu tayin no, chiksep chaba nyokar nga yikib sambar dansa to, gopche kovjit lepshonwa yikib sanwe no, gerbu ngap chi yiki chenga le ra kap ti shal nga ne ta lo ta wa ke ke tin khol lo tak ji ng la am ke ba chim ᱱᱟᱵᱟᱞᱟᱜ ᱡᱤᱵᱟᱜ ᱡᱤᱫ ᱵᱟᱞᱮ chonze de kubdi ba bam chagar nga ba ta ele ja ti digitte jiba kanro ma tawa durji kare chivshawe തെൻ്ത്തെൽൾൽ ndivir gete khalet konani ge domanam jer chimur ge ge jer ᱡᱟᱨᱟ ᱞᱤᱡᱤ ᱵᱚᱞᱮᱜᱟᱨ ᱜᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱵᱟ ᱜᱟᱭᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱟᱝᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱪᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱤᱡᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨᱟᱞᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱵᱚᱞᱮᱜᱟᱨ ᱜᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱤ ᱜᱟᱭᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱠᱤᱪᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱤ ᱡᱤᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱝᱜᱮᱨ ᱡᱤᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱠᱚᱢᱯᱨᱚᱠ ᱥᱚᱱᱡᱚᱥ ᱫᱟᱱᱤ ᱵᱟᱞᱮ ᱫᱤᱵᱟ чарабарай тэг багдам жи борири рабим ши деп жив жи юдапи арап чи деп чи тэг бадан тиев кап бэр жи дэх не хаджи чашим шава лэгэв жабагни дэгрэдэм камбон гаяр дарадан о тава хтя их джинжер балагдан нэв жи бэнам бэр их бэр жи джи жер бонам дэр ма там чи тэснава ши шава лэгэв жарах ба андэ дар мэр дэн ege nyakha tanga ba nga ne da lo da wa tba jan san ji wala sar chir jir war nam

아르기게 엔직든 공보를 납제 발에가 선바 반다담 마라케르 바디 샬가니 로자와 히케 토바르잔 ᱡᱟᱵᱟᱞᱮ ᱥᱟᱨᱪᱟ ᱯᱟᱱᱫᱨᱮ ᱡᱮᱵᱟ ᱱᱟᱵᱚ ᱡᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱫᱨᱮ ᱫᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ Mekyo bar nam na ram jong o khong دګر جیم کومبو ادریا خرد دا کرا غلما د لوځوار جنم ځا پونجر ساندی یو کډ جدر ګو بالون تن باشي شو ور جد لګ ټونی با دګر جیم کومبو د ما خرق با دا لوځوار جن ځا پونجر نام جر چم وجهہ تمبو بلا مارک موشبی وجه شالنگانے درجن شبال حموجی اونساشی بلگجہ دگرڈین کھمبو ہمت جناکت رنجری یہ دو جیکلے تیبیج لے لے گنی یلوس کووار جگرڈین کھمبو جناکری شالنگانہ او تاوا کرنی دبجین جلال انی نختو لو تاوا تتم جرویش گنطلا پاپارنمج سو چبالا خور یہ کھدر جیکلے تیبار رشید دبجہ تشخص با کچی پاندا اگر اسد تا لو تاوا نفوستم جروین جڑ dorje ne bo janji je de le ge chob dan ba de gre jim kham bo kamala kap da da za wa la yi ge jan san jen je ol ga ni se me ba na bar jar we ngu wo ni de ne ge Дуже хамчуг чин бо тог батан бола лег дан че сабдын дегранин хам бо хвала еге не бо дан яло завал хотк мар ба чи дивло де дев дер жан шибарнам мужсу ани ми дан дер чим он дала чыгло сог ди ге дан ятог бара маем берим да модге нарон де чин ᱟᱱᱫᱨᱟᱛᱟᱥ ᱢᱟᱨᱫᱟᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱨᱟᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮᱡᱟ ᱭᱚᱵᱨᱚᱵ ᱠᱟᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱫᱤᱵᱟᱞᱟ ᱠᱤᱵᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱨᱚᱢᱤᱢ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱴᱨᱟᱜᱟ ᱥᱚᱜᱚᱞᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱥᱤᱡᱩ ᱪᱟᱵᱟᱞᱟ ᱮᱢᱯᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱠᱮ ᱢᱚᱵᱚ ᱡᱟᱱᱮ ᱴᱨᱟᱜᱵᱚᱠᱥᱢ ᱫᱞᱮ ᱥᱤᱥᱟᱵᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱟᱱᱫᱨᱟᱛᱟ ᱱᱮ ᱜᱟ ᱯᱨᱱᱟᱢ ᱢᱟᱫᱟᱛᱟ ᱞᱚ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱜᱟᱨ ᱪᱤᱡᱤ ᱥᱟᱵᱮ ᱤᱧᱡᱟᱨ ᱠᱮ ᱢᱚᱵᱚ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱯᱟᱡᱤ ᱴᱨᱟᱜᱵᱚᱠᱥᱢ ᱫᱞᱮ ᱥᱤᱥᱟᱵᱟ ᱞᱮᱜ ᱠᱷᱢᱵᱟ ᱤᱧᱡᱟᱨ ᱥᱟᱦ ᱟᱫᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱥᱢ ᱞᱮᱭᱮ ᱱᱟᱢᱨ ᱡᱮᱞᱣᱟ ᱥᱤᱡᱟᱣᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱵᱟᱱᱨᱟ ᱫᱟ ᱟᱱᱫᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢ ᱟᱫᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟ ᱵᱟᱵᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱢᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱚᱨ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱜᱛᱢ ᱵᱚ ᱛᱩᱠ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱫ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱠᱷᱩᱢ ᱵᱚ ᱥᱤᱡᱟᱣᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱱᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱵᱡᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱜᱛᱢ ᱵᱚ ᱛᱩᱠ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱫ ᱛᱩ ᱥᱮᱢᱟ لگاب جوج بعدا خلا عضور جختم بو تو سمر جت شمه شمال لگاب جبار نم جگر جيم خم بو ابا گد تا لو جا وا بلون چي جي تون دي جين جره لغنا دو جير ملم تو وان جي سمي با شغنا دو جي كن بو جنا نغ نو جن تبو دو جي مي چي جي د لگ تو نا با پاد دار نا كرد

ламнангер ге туркула кежена суба тамчи ге кофон ту гөксин жексе на боши жавер ге делега төбдет ба арге кере дем кам бонда ба кара кара жана та ло цава тым жервен wala lal ta badr ri shonte pandra dam baro shagr dam da dur ji tig jinger jinger se da nag bur ji ji ger bur tok baxsan ban ji pandra da anda ya khir da razam ji ger tok dur jinjig jig ne jeb jer tokba shi jawa le ge jer tes tokba je bar tokba pand da amor ge shab da za wa mar ba ji ge wa ji tokba en jalla la ji tu tup kar na khiri and da ba ro shi ger da ma ji shan

باتنلی دګرنم اجوردی پندره د امادر خره کلا ردا د متوا شم به خور جین جرو نه بالی ګی ګی ټا مې ج سوک با دو جین جن ګی ګی جل لا پالر دڅن ټیلی شېم شم یی د بو کن دوخ جی باغ دور جیخ دومه سا تم فکر ټین کول چم بور دی با табулар сахвад чамтын жижи дохсон ле табуну кылагым не бала этежин сухбатым жижи те конани дибарта вержит томев жив жидев шема шемев шема жиде не берип дивадан чибаван бург лаба пандада харадда кара колмадан лозавар шин забив жербер тақбагу нибана йога хабер жиде дур жисте мортук бап чибале дур жин танав ги хулва табаян читтук ба шиде тугайо ozone tsutsum dienjere namme jikso tabala tamchuk san shivshe we jidjer bo jagre jim khambu pama kara gol mata lo tawar chin sa bunjer jitin khol le namber jarwe tok bo jarwo tawer jit shma dam chiba kajik ki Sambanay tibjin sukba dap chambayan tukbar tukbay san tiyangan sumu tamchini yonsub chongwa xusub jit jit jir uch tukba shif shawa wan buksun ba yakir jim kwan buwa kandayan karbaadan Qutsawa wan din zayarik jit tib jirwa tiyik shamdo ngumchit jil in jir shan hinga maadayan jawa Na sumu tamchini yonsub chongwa چقلو دا وا چجی قردی بیر وار اب دغنی باندور دی بیج دے کجی باند دان جنا مدرت او دا وان رو شر بت دین جر نم سو نی با شر بو تو رو تون بیل جلان تی نی د دی بیل چمتن جی جد خوان چقتان بو شیف شوا خبا Одавар шинза бунжер фарчок тамбу тамаг ни бар савер кет кет шина атам тамбу ранг ни ба тога ба тамчи дибер mandra kala hada lo zava lap tabo chwa o ji ji ba ba hira bi bhar da sham pe talab jar ngap che ban jar sham khud ba nam jik di ngom shok khirsin kor da ko na ga pan chok khirdim tan chok nya khse tarlwa ge yop feshir ndriyam jako thaba la y khalak do ji nya borgen jib jaw ge de de jar bo pandra da sanga da kharna chi ji ji sarthia pandrati mandip chi chud ji kap tu ji tin le dam che yike nu don rorti yike ji ji sam Баба хербеде барар дейсин бир гоня көстөн не башып шавин дойнушна манкот ба. Дага хершик корру шыкшик деп шавып, шере хешине тесеген ап жамот ке одор жехне болган дигилли я

tur jara bo mo yo ve to go ba to bo ko to me ba to ban da ro so ba shi sha ve ji ji jar bo de gra ji kham bo ba kha ma ra che ti shal nga ni lo من چې څه مرون ورنه مې د

আমেরিকা তো জেরিক নর্জেন জেরিক জেবেরিক জিকতেনবেরিক তিরত ছাম মাতক বড় জোন তানঙ্গা জিগ ফক্সিক দেব কোবারতেব দন তাবোলাগার গিগসও সগব গাতব ইবালে তাবো গিগসওরকেন তাব ছাম কোবোর গাবুর গাতলে গাতর গবা কিনাপানরে তাদান লজাবা ছতম জারবে নর্দিন সুবাব দন জেমোন জেমলাম জে জেবার জিবাশি শওয়াতকবা Elindan borda da loza va bandi yihir de jirce kasar cici ceba ba çondun de man jiblan beri ya gelontrum dewe kasar ci ci ba ba ba manlar ni di da ba ba ba nor ci bor di ber der me kan e kan der ab dani ba sa ma ta ba sa me cho ga 나발아 tejn subat hamjid ji samara piji sama toqofon pande damya gara toqbat wa zawar tandewan jara ketin gir chajim ne bul gambimli tibur von de jamais bande Baba wazir tama me ba na bar tak bay wachi shaw zon dagar jin kham bom ba ya kara sa ta lo za ba ban di khur ji lam bu di jin посадить там же я нагдадан башиев жавагон даградим кан болтана амата тана халат озава банди ки денгер таржиджи не боршиев жавазому чиди на брандер шах на мадан раван посадить не боршиев pourba tamma me ba chef javel fontain pourba tande die an la chef javel gonnier dagradim khambonzana madada an dana khalat ozaba bandi kidi dirjan karsage die die ba pourtin jam de ron j'ai beau beaucoup orgonnevel niraqte thogir die erne ni ba pourtin jam de ron chef javel ba chin bulon do tinjam de ron j'ai beau ni yashan me ba ki talalier gonne j'ai me c'est un beau timbou gon ᱟᱫᱚᱢ ᱢᱮᱥᱟᱣᱮ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱨᱜᱚᱢ ᱛᱟᱭᱮ ᱵᱟᱨᱫᱮ ᱵᱮᱜᱚᱱ ᱫᱟᱭ ᱯᱟᱯᱟᱞ ᱜᱚᱴ ᱵᱟᱜᱚᱱ ᱤᱧ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱫᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱢᱮᱥᱟᱣᱮ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱨᱜᱚᱢ ᱛᱟᱭᱮ ᱵᱟᱨᱫᱮ ᱵᱮᱜᱚᱱ ᱫᱟᱭ ᱯᱟᱯᱟᱞ ᱜᱚᱴ ᱵᱟᱜᱚᱱ ᱤᱧ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱫᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱢᱮᱥᱟᱣᱮ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱨᱜᱚᱢ ᱛᱟᱭᱮ ᱵᱟᱨᱫᱮ ᱵᱮᱜᱚᱱ ᱫᱟᱭ ᱯᱟᱯᱟᱞ ᱜᱚᱴ ᱵᱟᱜᱚᱱ ᱤᱧ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱫᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱟᱫᱚᱢ ᱢᱮᱥᱟᱣᱮ ᱡᱚᱱᱚᱱ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ᱵᱟᱨᱜᱚᱢ ᱛᱟᱭᱮ ᱵᱟᱨᱫᱮ ᱵᱮᱜᱚᱱ ᱫᱟᱭ ᱯᱟᱯᱟᱞ ᱜᱚᱴ ᱵᱟᱜᱚᱱ ᱤᱧ ᱜᱮᱯᱷᱮᱢᱮ ke ᱫᱚᱱᱤᱢ ᱫᱚᱢᱟᱫᱟᱨ દેવ જન કરસર જી જી તે બાખિર વજે ભારત દેશમાં આવી

bē pēnēn zhōng wā dāng yīn chō bā dāng hīng nī dāng shē kū shē bē rēn jir wā dāng rāmbō chī dā rē gōng pā mē chān jī gōng sā rē bē gōng jī bā chīng bō jā lē chō lē gōng rā nām lā jir shā mē bā sā bā chē bē rē chān shī chā yī kī dēng Keetum saa she setnya taq lontu, mbata maa la xele pandre ta mangala xere ngani xeqe pchi ki, diya xeqe yo bev xeqe dana, nanga para xa xeqe shonwa ghali logam, dhuru diya log kari xeqe dhuru xeqe la, tena ghala dhamtula xeba, chanp galan xeqe, taba Шевшаве тоне яно ше чеглу оксын баб жето. Нибате жан шубэрик дин колле жерве келла. Бабанча хорди ставе ozawa khidablo di jibjelwa nam jikto tabalan jahul khawu sik bad dba shib shawer di jibjelbo lege jaba dagra jim khambon da ban kara karan janata ozawa giblo di jingela tsum jalawi khala paban jahur ji shani khobo khon dagra jim khambon janan tan di khala pab jahur ji amot tubo khon jahur ji tam che bo khon jahur jaqol non bola toba jaqol la wa mu jaji toba nam so samba xigl ge yam la hirsin tam ja stab ge ba hirsin ko kh gar nam la jirse man kot ba pa ba xir got tam ba chog de nam bir jerwen do wa am bo cha da le ge so shig ba chin

se ma ko par ndar bjik sop chik ba yin shan ورتن جی جدر دی چر نام دان جدن تابلون ری گنی گا کوتر نن او تون چی مو عرب دین بوغ نی بار دگر جیم خان دان بور دان جنا سد دار تو بادن لوتا با وندی کی دیب جر جان لا لنی لوتا جون خر جی چغل د خو شبا رنگ دی جرا پور ما شا چی خلو گاب دن جاب دگر جیم خان دان ཆེ ཡ ཉེ ཇེ ཆེ མ ཁུད པ ബാരിക് ബിർ ജൽമോ സോസരം ഡവാച്ച മോർ ജഗ്രജേം ഖംബോ ജനാമടാത തനാഖലാത ലോചാവ വന്ദി ഹിദി ജർജ കസർച്ച ജീപ്തി ബാല ഹരിയൻ ലോചാവ ജോന ഖർജി ചഗ്ലു ജഖവേദ തനി ശിബാർ റിങ്ഗെ ജൽമോ സോർവ തർജിം ദോ ചിംബോ ദ സംഗ ചിമോർ

Dānā khilātān, lō tsāwā, vande yekhir dēngir, pāqbār yirvā chān shīph shāwe lō sōng, yirshān mi bāṋ pāqbā khuāṋ kawarwē lō sōng, yipāndir dāntana mirtātān, dānā khilātān, lō tsāwā, yekhir dēngir, pāqbāv yekhna dāmbā shīph shāwe lō sōng, pāqbār tūk sīph shāwe rīngir, lāqbēr tūbā lō chōmdāndē, maṋ māt sōmō chān shīph yigede engere yigede bere hitkere bide barada chamba tongchuk jabal gon kere bide barada chamba tongup chagane ker ngaba gon kirsin ja tongbe gon parjin tukge ne bodo parjin tukge gon waren jer bodo parjin chu tobren jer bodo tamme babje tobo gon 마자침 모송런 저베고 소서름 담아 모송런 저베고 내가 버런 저베고 된 너남자 잔이 꼽 골반 도석 소역 도바인자 어데 카바르터 짓뜨가 쉐탄 고르나 메숙 식데 샤베셔 운데랩 지소브 제박 식기 투드라라 쇼 ba de jana so ba tam che je tu tu ne so de ker kar bo cha na zan ji ma ta ᱛᱩᱫᱟᱨᱱᱮ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱪᱟᱱᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱜᱷᱚ ᱢᱮᱭᱞᱜᱟᱢ ᱦᱟᱭᱟᱞᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟᱯᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝᱠᱟᱛ ᱵᱟ ᱯᱷᱟᱵᱟ ᱫᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱵᱟ ᱛᱩᱫᱟᱨᱱᱮ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱪᱟᱱᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱡᱤᱢᱟ ᱛᱟᱯᱟ ᱦᱟᱭᱟᱨ ᱢᱟᱪᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱵᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱦᱟᱱ ᱡᱟᱱᱮ ᱨᱟᱱᱡᱤᱨ ᱛᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱫᱟ ᱡᱤ ᱟᱛᱩᱫᱟᱨᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱥᱟ ᱜᱚᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱡᱤᱨ ᱫᱮᱫᱟ ᱞᱚᱡᱟᱵᱟ ᱵᱟᱨᱤᱝ

Абадевдин сыбаа тамча жия тудрана бара жарва сонтуга бе араб шиттан бо нерин камбу сонов жана тарвалы зава нимар жансын колле камбун жер кне горан жибе озар тудра тама ме бернама ши жава сон дакра жим камбу зана мата та келинда мордата ло зава банди киди жер тудрын барва ши жава сон кибата эмчетен тарреф жим бир дубин чотин ши жава сон чотин намлан ди жилла дохсан ставер гетерм бир шивап чибали ен бир шивап дымбаян ен нам жигосо 시여롱즘 쳬잔게 쟈파이가니 라흐팅네 쟈쳬인 따버카쟈 사바관저다 쟈르스티 팀하 마니카르 쟈샤 마코드버흐나고 테난디 츠그리에나 마크상이 탐비 탐소시 kama takbar yin jim stomide kore sherak son tine nigalogo sunem jen somare tong son de ngi de chibir morchin ji yecho jidder nafkhit der tehik bagdo jen jig jid ge gon bande da tong yog do jib der jan chog den jona gna ba ba be jin chim bo ji jo yog gon dagra jin khambo da na ma da da da na khala da lo za ba bande yi ki den ᱛᱟᱯᱟᱱ ᱨᱚᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱤᱨᱫᱤᱭᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚᱱ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱨᱟᱛᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱦᱤᱫᱮᱱ ᱡᱤᱨ ᱪᱤᱠᱥᱤᱨ ᱪᱟᱵᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱵᱮ ᱦᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱢᱮ ᱵᱟ ᱡᱟᱱᱥᱟᱱ ᱡᱤᱥ ᱛᱮᱢᱚ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱥᱤᱥᱟᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱯᱟᱱᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟᱢ ᱨᱟᱛᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱛᱟ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱦᱤᱫᱮᱱ ᱡᱤᱨ ᱯᱟᱠᱵᱟ ᱞᱟᱢᱩᱨ ᱠᱤᱨᱥᱤᱫ ᱢᱮ ᱦᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱢᱮ ᱵᱟ ᱱᱟᱢᱥᱚ ᱛᱩᱵᱟᱠ ᱥᱟᱜᱨᱤ ᱡᱮ ᱯᱚᱢ ᱧᱟᱢᱩᱨ ᱡᱟᱞᱟ ᱯᱟᱵᱟᱨ ᱜᱚᱥᱟᱱ ᱵᱚ ᱥᱤᱥᱟᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱫᱟ ᱯᱟᱠᱵᱟ ᱵᱟᱢᱟ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢ ᱵᱟ ᱥᱤᱥᱟᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱤᱢ ᱠᱷᱟᱢᱵᱚᱱ ᱯᱟᱠᱵᱟᱨᱚᱱᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟᱥᱤ ᱪᱟᱣᱮᱜᱩ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱤᱠᱤ ᱫᱮᱱᱡᱮᱨ ᱯᱟᱠᱵᱟᱢ ᱥᱟᱢᱚᱢ ᱥᱟᱢᱵᱩᱢ ᱫᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱫᱟ ᱫᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱟᱫ ᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱤᱠᱤ ᱫᱮᱱᱡᱮᱨ ᱛᱤ ᱫᱟᱜᱟᱢ ᱜᱚᱢ ᱥᱚᱠᱥᱚ ᱭᱚᱫᱚ ᱢᱚᱫᱚᱨ ᱡᱮᱢᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱᱥᱚᱱᱴᱟᱨ ndarnyap chigi cha wartan sok ji cha zong je der jagh nang taban dam sham thog ber ning ba ba na ber jong ri ge ben dor nam lan jir ba арымны шевоқтың орнамлан деп сен маңқыт ба тықбарымны дырап дөй шевіріп шебеқтың бандырдан жынамы жатандан айқаладан отаба банды екі денгерім жүйіне шевіріп шебеқтың омдан шермін шоқ боқтың оғын ең деп сен 로자바반디 예게된 저런 박바머긋 남바는 좀 바시 샤위송다 박바바다 소바 탐저

Qurbanam kirnye bun san jasab jibba zong ngigdan jibba ཕགཔར ཁྱིར ཇབར ཤེ ཤེ ཁོང པང དང དང མ དང དང དང ཁལ དང ལོ ཚ བ ཡི ཁི དེན ཇར བ ndala tetsum jig je chong zut na ya mon ji lhogon nam ji koba jin je ki kan de nya bo ngir sha me ba ti be dagra jin ta lo ta bo ngel la dagra jin kara lo ta andin de wa tan de chi ba be غبار جرب بلا من غوندم سو جباغ نختمل هلا سو برجل دوشم بو دي با چم بو شيم شوان جسنا مان كت بام با چي جي دان پوشيم شاو يو تون يا گرديم كم بو سرن دان بو دو دان تا جا قلما لو تا با من دي يكي دي راسو بي جروا گخسر وا شيم شاو يو تون دوشم بو گندر جي با تا ين گندر جي با ما يم با دان تم بندو باندا دان زنا مدا تا تا جا قلما دان يكي دي راسو بي جر بارتن چم بول نا گختين گور لي گرتون تو جا با لي چر غبلي گي تل چستال جي با چو گادان جي با كور دو شو وار جا كم بو زنا مدا تا ين kalendan borda da lozava vandi ki de jetan kasal jetji ba pabartin jim bolan ga khte gora tam jetje ne boshi jawin do dan zana ma da chine na du chot da mangal ko ba ya

karanjani jarum jongni lahta ba we go jin jer dalan ga shik tetum shi de tar chin so ni ha ba kar ji bar nam shik de gom bo kho ji ji de tamran za ba yin no olam gom bo na وتابا اوان دي يكي دينجر هاموناقمون فون هاموناقمون طوبل جلالو جدل هاموناقمون انت جاستر جد بايون دان تام جي با هي وان بور ديفينيت جير طباك هالو قاغني يندام لاندير فاميتو نيبا بامير جدلار جي فو سوغر Yāng tsa ta yikia khu tu me bāk sōng, āng nyi pī nyi mi bāt nám lāng jir me bāk shi nyi jagarjim nchi mī dī ngā jir sōng, dhya kari jīm khambō, bār nyi sā bā, wā dhā hān lō zā wā pā sīp nyi mā chak jīn jir. Shun dindī shi nā wā m tā yi jir sōng, shi nā wā m tā yi jis sā jitam ᱟᱫᱟᱫᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱵᱟᱣᱮᱭᱮᱛᱟ ᱱᱚᱡᱟᱣᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱢᱮ ᱚᱡᱨ ᱡᱤᱵ ᱡᱮᱨᱟ ᱟᱢ ᱯᱚᱵᱟ ᱛᱚᱭ ᱛᱤᱥᱟ ᱵᱚᱥᱱᱮ ᱵᱚᱥᱤᱵ ᱪᱟᱣᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱜᱨᱟ ᱡᱤᱢ ᱠᱟᱢᱵᱚ ᱟᱢᱚᱨ ᱜᱟᱢ ᱵᱟᱫᱨ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱡᱟᱨ ᱛᱤᱱᱤᱞ ᱞᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱭᱚᱫᱟ ᱥᱤᱵ ᱵᱚᱥᱱᱮ ᱵᱚᱥᱤᱵ ᱪᱟᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱥᱟᱢ ᱟᱝᱠᱚᱛ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱠᱥᱚ ᱱᱟᱵᱟᱞᱟ ᱢᱟᱜᱵᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱵᱮ ᱪᱚᱜᱟᱥ ᱢᱚᱱᱡᱟᱨ ᱪᱤᱣᱟᱢ ᱵᱚ Ambo nir nga ba yan nab jikso tsa ba ᱟᱢᱛᱢ ᱢᱟᱵᱨᱮ ᱟᱭᱚᱱ ᱥᱚᱨᱛᱚᱜ ᱵᱟᱭᱟᱱ ᱵᱟᱠᱵᱟᱛᱚᱱ ᱭᱮᱥᱤᱜ ᱵᱮ ᱯᱟᱨᱟᱨ ᱫᱮᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱤᱜ ᱱᱚᱥᱚᱨ ᱥᱚᱨᱛᱚᱜ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱤᱵᱤᱭᱚᱱ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱠᱷᱟᱨ ᱚᱨᱢᱟ ᱫᱟᱭ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱨᱜᱮᱱ ᱚᱢᱞᱚᱨ ᱫᱮᱱ ᱦᱮᱨᱟᱵ ᱡᱤᱝᱜᱮᱞᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱦᱮᱨᱟᱵ ᱡᱤᱝᱜᱮᱞᱟ ᱥᱟᱯᱪᱤ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱯᱟᱭᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱪᱤᱵᱟᱱ ᱡᱮᱥᱟ ᱢᱟᱠᱚᱛ ᱵᱟ ᱛᱚᱭᱚ ᱫᱮ ᱥᱟᱜ ᱵᱚᱨ ᱛᱚᱜ ᱵᱚᱨ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱪᱚᱜᱟ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟᱢ ᱢᱟᱱᱫ ᱠᱷᱟᱨ ᱚᱨᱢᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱵᱞᱚᱫᱱ ᱦᱮᱨᱟᱵ ᱡᱤᱝᱜᱮᱞ ᱯᱟᱵᱟ ᱪᱟᱨᱮ ᱡᱚᱜᱮ ᱣᱟᱱ ᱥᱤᱜᱮ ᱞᱟᱵᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱢᱤᱠ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟᱢ ᱵᱮ ᱪᱚᱜᱟ ᱥᱢᱚᱱ ᱡᱮᱥᱟ ᱢᱟᱠᱚᱛ ᱵᱟ ᱯᱟᱵᱟ ᱪᱟᱨᱮ ᱡᱚᱜᱮ ᱣᱟᱱ ᱥᱤᱜ

ande chendep je je khwele je ban jane zan wan shik zan da nyen bo pa la kan che zan nyen ji mo kol bo nam lan je sha man kot ba kan do zan bo shi sha bo zan ja gar kham bo zan ma da dan dan khala da za wa ban ye ki de je jan ka sar je ji che ban ji tan wan shik to ba ja gar kham bo ba la da za wa wa pa ma ban ji je je de le shi ba da ma khir ma da da lo za wa ar ge mon bo sang ge de je 안드다 로자왕기 진저 르히르 진저 탐치보고 데그르진 진저 탐치 저샤미 나마다 탐리 파가발 li ge ye bim te ba she sha ye gong dan ba ba zhan ji ma ta ba men ji ba zhen ba she sha wa ni ja ge jin kong bo lo za wa wan di ye ge den ji zhan ji ma ta ba ri ba chi ne mo tong ji ge gong lo ga ja lo bo gong ni ka lo ga tong lo bo gong ni ka lo ga sum tong lo bo tong ma ji de gong nam lan

ڈول مار ربا کین دی تاوی استقبال لغبر می بیم تماشی شاویر گبر گلا بور تو خو یان چتب جکسو تابالا ڈول مار ربا کین دی جی تو بم شو یون تو تو باخ دیر گن ور ہن تب جین گر پبا چاریا دا وان چیک یم چیک شاوی اون دگر جین کھم بو زنا مدا دان دان اخلا دا لو تا با بندی یگی دیو جتن کس چ جی چ با جان سو با 탈룬게르 집든나 돌면 담제 담제 바돌마 ᱛᱚᱵᱛᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱟᱣᱟᱜ ᱛᱚᱢ ᱞᱟᱢᱚ ᱫᱟᱭᱟᱞᱟ ᱛᱚᱵᱟᱠᱤ ᱵᱟᱢᱪᱤ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱢᱚ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱟᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱞᱟᱱ ᱡᱮᱥᱮᱢᱟᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱵᱟᱠᱵᱟ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱢᱩᱱᱫᱚ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱞ ᱦᱟᱢᱚᱱ ᱛᱟᱢᱪᱚᱱᱤ ᱵᱟᱢᱪᱤ ᱵᱟᱞ ᱦᱟᱢᱚ ᱪᱮᱢᱩ ᱯᱟᱞᱟ ᱞᱚᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱞᱟᱱ ᱡᱮᱥᱮᱢᱟᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱵᱟᱠᱵᱟ ᱠᱚᱨᱪᱤ ᱵᱚᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱮ ᱭᱮᱠᱮ ᱫᱮᱵ ᱡᱤᱨᱵᱟ ᱪᱷᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱨᱤᱝ ᱪᱷᱮᱵ ᱡᱟᱣᱟᱞ ᱦᱟᱢᱚ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱢᱮ ᱧᱮᱵᱚ ᱧᱮᱨᱪᱟᱢ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱟᱨᱱᱟᱢ ᱥᱚᱜᱥᱟᱢ ᱵᱟᱜᱫᱚᱨ ᱡᱤᱨ ᱜᱤᱨ ᱜᱤᱞᱟᱨ ᱜᱤᱨ ᱛᱚᱵᱚ ᱥᱚᱠ ᱟᱨᱱᱟᱞᱮ ᱛᱟᱵᱩᱨ ᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱜᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤ ᱫᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱚᱢᱟ ᱢᱩᱴᱤᱠ ᱵᱚᱜᱚᱱ ᱡᱮᱥᱟᱢᱟ ᱠᱚᱫ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜᱚ ᱱᱤᱵᱟᱨ ᱜᱤ ᱫᱟᱵᱚᱨ ᱡᱤᱞᱟᱢ ᱵᱟᱜᱵᱟᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱥᱟᱜᱚ ᱠᱚᱨ ᱜᱤ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱥᱤᱵ ᱡᱟᱣᱟᱞ ᱞᱮᱜᱟᱱᱭᱟ ᱠᱚᱥᱛᱟᱱ ᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨ ᱜᱤ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱮᱣᱨ ᱠᱷᱤᱪ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱞ ᱫᱟ ᱫᱟᱨ ᱜᱤᱨ ᱜᱟᱝᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱥᱚᱱ ᱠᱚᱞ ᱞᱟᱢᱵᱮ ᱡᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱡᱤᱠᱥᱚ ᱡᱟᱵᱟᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟᱫᱚ kambo wa mbaya kara chokpa tan utsa wa wandi khwarsak jingir jombo ndar shi jir jir dar sonsak chidrik bali chenit barin bari shiwa gani bar jagra jim kambo wa mbada kara gwalma tan lo tsa war gilon chi jir kirib jingir dangna to jir kin humbo chan ji choka nam chi bil son jagra jim kambo wa mbada kara kharin jana tan lo tsa war jiyab ton di sengki jingir shilangna to jir kin humbo chan jim tan jatsar jibba sangik nam chi bandir shi mankot bandala ulama tagir jid dar jana shikni shonwa yimbanda go shi son lo tsa dorje nambar jom ba she sa we go dekar jim kham bo سمبارگی یملا غلا غما غبالا بغبادو جیم بمبا میر ترن بلا بار عبد المحشد چی شو یقون دکر جیم کومون زنا متا تا نانا کلا تا لوتا و بندی کی دیپ جرا ᱨᱟᱵᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟᱫᱚ ᱪᱤᱯᱪᱤ ᱧᱮ ᱵᱚᱜᱮ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱱᱡᱟᱱᱟ ᱢᱟᱴᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱞᱚᱛᱟᱣᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱠᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱠᱵᱟ 바르토 보치 십샤음도 자거진 컴보 헬렌다 모르다 다인자나 마다다 ᱪᱚᱝᱟᱵᱟᱨ ᱡᱟᱜᱨᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚᱢᱵᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱟᱥᱟ ᱦᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱣᱟ ᱵᱩᱱᱡᱟᱨ ᱢᱩᱡᱤᱱ ᱱᱚᱨᱚᱡᱟ ᱵᱩᱨᱛᱚᱵᱟ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱡᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱᱚ ᱵᱟᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨ ᱢᱩᱡᱤᱱ ᱱᱫᱮ ᱚᱱᱮ ᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱪᱚᱠᱚᱭ ᱛᱚᱠᱵᱟ ᱱᱟᱯᱥᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟ ᱞᱮᱜᱮᱵ ᱪᱩᱨᱜᱵᱟ ᱡᱟᱜᱨᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱢᱵᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱭ ᱨᱟᱯᱥᱮ ᱞᱚᱡᱟ ᱤᱱᱡᱟᱨ ᱢᱩᱱ Ғаба анон неван бочақтырын жоңыр тоба панды дайыр габо дожи тайыл озава дожи тұрдингер. Мақпақ нондын әкейін сан жастап дебан жүрсен маңку барнам соғыр нябар кибіргіла. Ғаба мекалы ғзон дәкірдің қомбо тұрдан жақ ормадайыл озава банды екеде асық бөнчер

tibal chabra shi ba zong tsig tam ba zong ba ga tong ba zong yete gong ton le tuk

ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱫᱨᱡᱤ ᱫᱤᱥᱚᱵ ᱡᱨᱟᱭᱱᱚ ᱱᱟᱵᱟᱯᱟᱥᱢ ᱛᱚᱵᱚᱭᱟᱱ ᱛᱚᱵᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱢᱚᱢᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱫᱨᱡᱤ ᱫᱤᱥᱚᱵ ᱡᱨᱟᱭᱱᱚ ᱱᱟᱵᱟᱯᱟᱥᱢ ᱛᱚᱵᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱢᱚᱢᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱫᱨᱡᱤ ᱫᱤᱥᱚᱵ ᱡᱨᱟᱭᱱᱚ ᱱᱟᱵᱟᱯᱟᱥᱢ ᱛᱚᱵᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱢᱚᱢᱮᱠᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱫᱨᱡᱤ ᱫᱤᱥᱚᱵ ᱡᱨᱟᱭᱱᱚ ᱱᱟᱵᱟᱯᱟᱥᱢ ᱛᱚᱵᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟᱜᱫᱮ ᱢᱚᱢᱮᱠᱤᱱ

Dāsāṅ sāṅ dī sāyé chakpa sarvā kuañchir jī khuir jī lāb shāmā ab jīna jīt jī khuchamā nī dāb kubā lā lā guam ā guam jī tāqchīn ā gāni yab jikhā lā guam ā khir jī tāqchīn lā tī jīn kulu lūr jīn rī lī chamī dā guat jīb yindirin de ni de tamchi sa yo to de ni di tal tamchi de ji ni sa bla na mi ba ᱨᱚᱞᱚᱵᱟᱨᱟ ᱪᱤᱵᱤᱨ ᱡᱩᱛᱮ Тумбаанид дэг кадан цомбэр куртшавэ чэрхмэнэн дэм кибатэк кубартарэнд парадэб жбагэнэн он тэртэрэ пидагаб жапчэгэ кэйп тамгэн бэр сабаптан рупэнди ясталам чэгдэ дэргэл хэндэртан кэйэ чэрачэн бэр жбандалэк зондэрэ

Chidhi nyaka chanpi nyarwa, chili shongwa yarikpi ngipa yun, ngomi tarna war, jachi nantambandi, shukhji wa mubshin re, ramzi chan limit dirabji, mgo otbala, ngotik nikip chan, shimbir kir, divarak shukhbi, kwa kanchi nanji, di tanpi, shimu otsakha chan nida ba, pardo ibri bistili, ناتبایه قوسا غنی باغ جریان می باغنم مالا یارا کی ترجن کتابه کبر در توغشت بوغ یو باغن کورغ بو ما جملا چیدر عرب سر چیدی یوندن سبا می ده شغری تام شخص رو تام شی جای من بان بر مغنی ب تار بشغسن زق بل لمرتقتم روان دلام ngaba ter tarab jan ber gich payon homan da yeb jeb kola tan bor gichin mi yoga boni gitigla am na gab gib xtuwam tartib shan chib de lam tam jan yozurduk der na ba tam jim kim be kompam ner do tobar chab yeb chard tema top gi terab tam jet tan de ver asag ab yeb tam barum bo chin no de jer deb jim ba dan chadam dan zo ba ratan dibir şere yanlan erkip di orgi bagan yaqtu war dibir yanadan dibir çavir şirdan tan bir talıq tan tan di kiwe tan bardan meşap di qara gerip tan bir yelada Kaşıqçın vardamın ki yıhtobu lığa bir dövü esip çıdı pızım çoğakı. Kidem tanın bir kargi yene kimitli ve bil otuq. Asımı çoğa bir menşen kirkin amir çidem çürba. Çiğdan yavgan şu جوم خیر کوا دا یان کوا گن بادا تا مکی بالا سوق با ما تا یا متق بشر دا می یم با ونی دی کن ند یم دی وا کوم اخ چ بانم دی گون دو دا یا شپ بانم دی تم بر کی نه دو یا سی دی تر ما بر نم سغ سغ بر دی با پم بو تم چر جی یا جی بی تون تم چ تم با تن چ سی دا یا تون قلم تم چ یر دا جن دی پر چ بر چ دم کلام چوب بر جی دی تم چ با ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱡᱟᱨᱫᱟ Sen de nyilla tambilchi ge khorchim bola rawada longchu de bim to tomni jarwa te dapchi bir er gon kapchin jilo bad li warma tog de dewa chan ji shankam se jide chine chachib ji choba to qorib shawa nam jil hada go ni ba payon no yechorim ᱥᱟᱢᱵᱮ ᱧᱮᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱛᱮᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱪᱟᱣᱟᱫᱟᱜ ᱞᱚᱵᱟᱫᱟᱱ ᱮᱠᱤᱱ ᱪᱤᱵᱨᱮᱯᱷᱤ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱨᱟᱵᱫᱟᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱧᱤᱵᱨᱮ ᱛᱚᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱚᱢᱵᱟ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱮᱠᱟ ᱛᱚᱱᱮᱯᱷᱤ ᱵᱟᱫᱟᱜ ᱡᱟᱱᱛᱟᱜᱞᱟ ᱡᱟᱪᱮᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱠᱵᱟᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱨᱮᱵᱟᱫᱟᱱ ᱭᱮᱡᱤ ᱡᱮᱥᱨ ᱛᱚᱠᱵᱟᱫᱟᱱ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱮᱨᱟ ᱵᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱛᱟ ᱪᱚᱵᱨᱟ ᱥᱮᱵᱟᱫᱟᱱ ᱭᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤᱛᱨ ᱡᱮᱱ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱢᱟᱡᱤᱨ ᱪᱤᱠ Tadam abdur ve tadur zama zama çim bana la pana da bab de bab şebrin gere var çanga nakla gum de çibrif şey de çangım çala kerbi de barı de şimba de la mi tokna de bada çada çama da şu bada şimara nabza da da gefinda çırba da batın tagada korik de mermi çama tokan çobar nam ba ma bo takin çibrif şey de kurtur şey de la mer şey de çibrif şey de çibrif şey de romur şey ninim kara şey tong ka chare dya tong ka chane chive chare chive di chare chive tong ka chare chive dya tong ka chare chive ta dya tong ka chane ཁྱེ དེ དེ chema de mekti ba yino tini intanason me der ki ba tana ni endib jamba na ga ti dan da go oshi tamre shavishra ya rki bagam ksheshwala so ba ho bso oshi da tambe chi yinaradog ni birshavana etti gimtana no tini nazadi dital shavara so ba ba yanti sadiana ji tarna so mortey ti baro de jmani yilla dan aglagam de ki ba me navlag ba da kadan la ke chi ba go sha zu sa wa nam che ga yim yim bi la gom te ji ga be nyam ba la Яшик кэлэр намандын торчом жоондер ба деврах чык байымды алагым лапри бир тотан шейдер наан чөтүм чейм чөтүм сонум дейин чарма пот жеда лале кэнгэлан гэпчин нишаным наисэм чын чэнид кора кэнэ дабжым не тэрви кэнгэ кэрэ баралчынды йыгчы дейин чын чыглалы гэпчэни фунны мэ тебрэм багачыр чэнам нам чогот эдэгнэр лавэ Tete nyana tete mnyara tete nabra tola raga raja fshanchib tana sanjib fshanchib raga shisong batay Basanjib jitob jibir chomchir nabra kruwa tambin tole kanyan zamyolante Ilya sikba rapchir jim chotin rambochi snab dinlim shib beya kamra fshiti Hib tamatay fshik batay metok tamar metan rambochi utik dasa nyan dar jafin tayvata namji loombim te Kurta fshiti ir jit cham chobavi Kanchi jit nabra tan chamatok lak batan chobatan chobatan ریگی به کارالا شیکی دویالا گسند دن دیتا کم پگا به یلا میان لغب

Sen jonga sokum durnam dur diri indwa la ga ti to ye panya da ཚེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ� чада багсым гена бир тыгбалы шава ен бир шөресим чин дип дектет на сарди дип тамбаг ниги сталык де жерба дир тавала борго барам бу чеган ба ла кабен дон Zariya mayonna diye toqursan di mekebe parti tqba zariya zge chip shava tqba chim bundoli kengi sanat ye tondim tayib jadam shiva bradaq la akar wa kengi simani dedeni karab karab Nyikten nimbo na jiya khoba aye, tamchen jiga tsaya kanshiki, nindam tanda zamshi narga tobam don ma bran jer hon jer am trob chaban tom jer cha ma kom jabo mali sabar phon dikte jer am chok che zon be khwer na nam kar karame on kar tar tak don tan ji ko cher che ba tan arab de tin ye ko yer den jer dikte jer am chok che zon be kana ye ᱡᱟᱨᱣᱟᱱ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤᱡᱚᱢ ᱵᱮᱢ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱱ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤᱡᱚᱢ ᱵᱮᱢ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱱ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤᱡᱚᱢ ᱵᱮᱢ ᱪᱚᱠᱚ ᱡᱟᱨᱣᱟᱱ 오즈금제 에타나 디바다 아키바베 밀란음 게바타 아브데상 함케라 메가 키립단 푸톰바톱 쮸가와 돈데라 아메디 보르다얀 토르샨데 키바테네 블라나 메베샤치 페 제바나 예카와 니드 zhāng rīgīvā kīm rīgīvā mālā tsukpa kīng lālā shikīm chūpa tāng yīp kurta shīni yīki rīb chūyī dī tāng āchān tāqlā yā tāqbar tōmbir shī bī sōnum kāng yīmbā tīgā tī yīchana nō o shī sōngbā sōgum dō jidir nāmi nī chīn dī lōng tāng ꯇꯦꯕꯁꯦꯃꯣ ꯀꯂꯒꯨꯝ ꯇꯦꯕ ꯊꯥꯕꯔꯤꯡ ꯈꯣꯠꯕꯥ ꯃꯤꯟꯅꯥ ꯇꯦꯕꯁꯝ ꯁꯤꯕꯥ ꯃꯝꯖꯣꯡꯂꯥ ꯇꯦꯃꯤ ꯄ੍ꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯥ ꯅꯝꯂꯤ ꯃꯝꯖꯣꯡ ꯵ꯦ ꯆꯦꯌ�ꯥ ꯁꯟ ꯡꯟ ꯬ ꯚꯥ 걜걟 ꯗꯟ ꯅꯤꯠ ꯀꯣ꯱ꯔ ꯠꯤ ꯕ੍ꯔꯥ ꯁꯥꯒꯣ ꯇꯦꯛꯥ ꯵ꯦ ꯄꯥꯏ ꯅ ꯆꯤ ꯕꯣ ꯗꯥ ꯑꯔ ꯗ갥 ꯕꯥꯒꯥ ꯂꯥ ꯒꯨꯝ ꯇꯤ ꯁꯦꯃꯣ ꯔ ꯅꯃꯥ ꯀ갥 ꯗꯦ ꯖꯤꯒꯥ ꯕꯦ ꯁ걟 ꯁꯣꯛ ꯇꯦꯟ ꯅꯤꯠ ꯒꯥꯔ ꯒꯦ ꯂ걤ꯛ ꯗꯤꯌ걟 ꯊ걟걟 ꯃ걥 ꯕ� ꯄꯥꯡ 걡 ꯡ 걡 chūdi ya yobu yola tir natan yamji natagma badan kuwa natan chubba tam jara do shiwana jiro shida. Nini li dharwa tibu shambi sharjib jiba tsala ya yola kanam dor din dan zamba tir tawa

تخچن گیم دور نہ مکادب جگہ کہ افیر чобор دان چھ بور گرا بو وسو گہ یود بدر گرا بو چھن بو جس دی کہ اور شید بتل جچن جونسہ کبر دوی چھم دن دی می گرا بو کن کہ یرا د ام دور دی غو بو زم بور گن چھ نوا دی دنگ 테네 엔도데 와본든 점벌 기노테 다가셔 거바 데덕레 컨도 총으로 제대 용서 개발한 용선 좀 받아 용서 교버에 됐나 좀 받던 데 다섯 개로 좀 보지 미겨워 티여 탐진 나네 베심진 나메 컨도 총으로 제 용서 개발한 용서 송화다 용서 개마다 아셔바데 제고 좀 받던 데 미겨보에 나메 개홍 나메 ᱫᱚ ᱫᱮᱣᱟᱵᱚ ᱡᱟᱵᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱥᱚᱜ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱢᱤᱭᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱱᱮᱵᱮ lamar je daram jor je da de ye da so jar bo chim bo ji mi jar bo chim bo te la jar bo tam chit bi chi ta da de je chi lamar je je ram jor je chim cho yer tam chit ta de ne chi so kon dor nam le ja chi so ba mi di melang sha ndir ta bi de ra so be so rob je ala gum je be shi mu so ra je ni me ti zan ro Дэвжин дэвжэг шиг бэтэм кэ бада исим жин ос фэм бэр шаван мэнгу. Симжин нам дивсан ба чэрта бата я чэдрын дэрвата аргэвэр цава чэрта бата исим жин нам ди мэба хазг ди чобан тэнэ чэртон ти. Симжин нет арят аа мэдэд бат зэ таада шибада токро латг бий дэмбалак тваки

ani bangi tigna ya lagjer ji kad parar na ta ti onsur reba gam onsur jirwa la chavi gista sak ti na mesag mit jirwa gam zabran jirwi gista na ee ri ri laga ghani ghani ti tukdo njeri yaa, ndar kiwi chimbo surjik ee, gwaad tataan war maa taqbaad naa, taqbaad naa ba ghani jato. Taa boon xixin dabaali, yon huu kardi simsindakim, johajar chan, shansib ndakia, yon huu simsindakia, naa, naa, ndakia, shir naa, staghnei sena, xumlaa chak, humiqbaa yo be yonsi, hunibrochim maayin, shedan, dadeem tsamarishin naa, dadeem humayin, dadeem tsamamayin, karu chelag mig bangat tender jarwe khon she khon barter kan de hmo yet kan hmo wet ni bo dan kan gi hmo we shi ba porte khorsum la en tamr zoni hmo war shi ba go khni ba na en dot tin le ka din dar tar chin de en ge khan sa ba da en ka de on zum wa chela na me me hmo na etr rab de ki be on zum ni ba yin en barter to na na na le 에너밍민 나바찬 난샹제 마롱 산예토 원다 사지 손음 쪽 아라진 담비 조여라찬 탐킴 사마밋 바다에 사지 제세야나타 카소 토바 마옌타 초담 라다 침보 예 홍바잔 남섬 포 손음 침좀 따니토 헤브가 바르터르 나바 쪽식 던저데 팍바 톨디 녀트 나버 마그믹 베르 나바찬 디 옹소 홍바네 쪽지 사지 담지 디득 담보티 바네 담디 담보치 예그네 베버 디 라속 베 포보르나다 테 옹소 디바다 탁바슴 디 옹소 멘베르 시바다 나버 토르르 제베 sentem na bir ge ertava tanjak shi de di je se yara kan yon so ngeni arni bo kan shi yene chif sha va ne tam dir ngu bo da ya mi ba da sha chip gi sen dar ge ver sa va ta je se yara va dar tam be sonum sha arni bo na kan yen chif sha va ta chen na sa cha ngi la prar sha na bir chir ba ni de chif ne che tam chi dir ngu bo mi bir je sen bir na yon ba ba la ba yen no 마츠ꯛ 발아 쯩바고 쯩놈 샤버 녜 보네 쯩바고 사바네 쯩바르나 브르지 베소 응ꯒ바 네 딘지 엔지가 베소 옵탈바나 라쯩딘지 베소 르나 브르 쯩바나 르나 브르 딘지르베 르나 브르지 베소 옵쯩지 마룩 벤 산지 띠옹 쯩노바네 쯩껫껫 ᱛᱤᱪᱤᱵ ᱥᱤᱨᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟᱨᱫᱟᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱨᱟᱵᱡᱤᱱ ᱡᱤᱨᱛᱚᱝ ᱚᱪᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱵᱟ ᱭᱮᱱᱚ ᱵᱮᱢᱵᱮ ᱚᱱᱮᱥᱟᱱ ᱦᱚᱣᱟ ᱢᱮ арнам эрге кадыг ен бада садиги гиверста варнам эрге кадыг ен бада ярамжин кан ен бада тевжин дэн сонам шаверни боте озам хорав ши баше кафо баен таблам ке бейон сухно ван эндер шатып сан вачин би таблам ке бате дагла лабр шавала сух нон тамам ме бейон э кази би хуин там ки чанди он сухно ван чанди ши жавала сух ба кан хон э чертер садиги чомдын де дакки садиги хиблана пен тимбатип жин ngo go chip chawa la sub ba kan fa ba yin kan sum de yot ba ma yin be yong sum la na yak jan yar gi bir ta ba de dang dir dir yong sum ngo ba la chat de chat dir zu kam ma sum gi yong su yu chi ba ma yin de chip chawa la sub ba kan fa ba yin no sum chim bom jong ngo ga chong ga da ګوندن یا دې نېڅېګه کو نارګندې شوګه باندې داپټن برچې بالا کړته ته چباله څبال شي په څون مدي خو څون مدي نه ماجن دغه حسابای نوڅې په نه سمڅه دې نې دې کو نه بلنه می بایته برڅو به ورشې بلغه نه بالا شوڅې دې کټ دې کې سمڅه نه مریریم چود به یې څون مدي خو مګمک برای اوس نوو څون مدي ماجن دې چې شې جنا دې دغه تامچنه مګمک باندې چې څلشي شواله څباله څو باندې نوڅې ام دوټه نه دې برټلو نه یې با خو وا دې ᱱᱟᱜᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱜ ᱵᱚᱞᱟᱥ ᱵᱮᱪᱤᱱ ᱱᱟᱜᱟᱥᱤᱱ 대중 차점용 개개와냐 차차 마토바르데 때문에 사 시다에 바르데 심바르냐 담면 돌에 차차들 차점 상와르게 버타와 요즘 고럽 시바티 다테들 바르데 심바르담 용스 인터넷 차에나 바 탐침 김바니 땅에 니버렌지르티 겐게 제점 바 창을게 호드 메버 시반데 차점 상와 ᱛᱮ ᱦᱩᱢᱚᱛᱞ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱟᱜᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱨᱣᱮ ᱡᱟᱢᱞᱮ ᱯᱷᱚᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱱᱟᱛᱚᱱ ᱥᱚᱢ ᱡᱤᱨᱛᱚᱱ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱚᱡᱟ ᱫᱮᱢᱮ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱭᱚ ᱵᱮ ᱯᱷᱚᱨᱞᱮ ᱨᱤᱥᱛᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱡᱤᱨᱛᱚᱱ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱭᱟ ᱫᱮ ᱵᱮᱥᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱞᱟᱢ ᱪᱟᱵᱟᱱ ᱡᱩᱵᱟ ᱪᱟᱵᱟᱯ ᱛᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱪᱟᱵᱨᱮᱱ ᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱪᱟᱵᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱟᱛᱟᱢᱵᱮ ᱪᱤᱱᱱᱟ ᱵᱨᱢᱟᱡᱟᱨ ᱵᱮ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱛᱮᱫᱟ

парнамда чи дера созурки ваканда кирги вертава чымбада да тиди тини чорсон када тиди тини тедерлар е девлин شیخ مو باختر دغزن کوردی تخسم سغیو دیر گیوا مالی برنم هو ورف شوا یا نغنی با نه هو واف شی با پو رانی کی تخسم دیر دیر رخص بات دال هم رچ با تام جو خو بر خطر دی لغ بوسن با شیخ شی بیسم جان تام جان لاش نی جی چم بی کبر تی دی دقه تون ولانا می باب د بر شوا چ درانی کی گی ور تا واف شی با تا شبر جروا تا شیب چم بر گی ور تا اتین سنی خدما تک به هو جی گی وا ت تون تل دی دغ تام چ دغ شیک د دونک دی دی دی دغ لا جسا یرا وا دان چ می بی شاش کی نه بو چ دی نه خندر نبر تقبان یان ᱛᱟᱵᱟᱞᱮ ᱫᱮᱫᱤ ᱦᱚᱸᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱚᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱮ ᱚᱥᱚᱝ ᱦᱚᱣᱟᱨᱛᱮ ᱫᱚᱨ ᱫᱚᱵᱟᱞᱮ ᱫᱮᱫᱤ ᱦᱚᱸᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱚᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱮ ᱚᱥᱚᱝ ᱦᱚᱣᱟᱨᱛᱮ ᱫᱚᱨ ᱫᱚᱵᱟᱞᱮ ᱫᱮᱫᱤ ᱦᱚᱸᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱚᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱮ ᱚᱥᱚᱝ ᱦᱚᱣᱟᱨᱛᱮ ᱫᱚᱨ ᱫᱚᱵᱟᱞᱮ ᱫᱮᱫᱤ ᱦᱚᱸᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱚᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱮ ᱚᱥᱚᱝ ᱦᱚᱣᱟᱨᱛᱮ ᱫᱚᱨ ᱫᱚᱵᱟᱞᱮ ᱫᱮᱫᱤ ᱦᱚᱸᱡᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱚᱴᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱮ tak ngo wan tan yit banam pa banam ji yin bi le ta bo ba tak kin ta bor kon zo be ngo wan dam ba tak bo chan yin pa banam ji je se lo bre me bi ja ya te jin te de dang chok je se dag lob jan ge wan da dag tam ja rab de ngo shi bar ta re ngo wa da ngormona ji etik dep jabar ngin dan ji jonlig le jon etik gen na patam zog ben de bir şey de jon zip ji gen na na ndir ta go mangala heriya sidr bawat hasik ta bir rikshit nam jan og dom je bada ki jan yan etimi de bada ta bor kem je long de la zog ربت نمر قادر شغله

Chechim yaajin tiktik Yedag namsir, dada sir nar mo bir çok gibşin bayi, mevzu dım yerdan şin jiri da tevin tun roblim bar nam rengi çılağın o tabjindi, mevzu dır rengi gnettani, mevzu nekim namen mir nid mage lagmani gerçi gemi yencikten tım çok çi jir darim zi bah nagir ve sonum melon tavin rungi اغلب و دیار نیه چندنم ته 기다 디저트가 보라트레리 드티 에사가 체렌짓 바이 롱츠트게 스타바르톤을로 맘지치 도저치 크스티오 머튼 터베람니 미그만 맘마그진드 손은 라직 드르치 자미 그인 제타 더더저 닥셔단 차진 너드 꾸모 소크르 다위 남디르라드 소저치 도나 차디 야야 프리비르 예르가 초저치긴

mamar dagar yaya shi be simjin de dag tin tai ning ma zog jib lobar ter ba ayir ji sa yir darjan de war zan me ber dig be to de number chan bi nyam ni ba lakshin thong me de chun ma ne ton so jer pan de tip tir chok de be bar dim ni ngba me tong thor jer chig en jik tin kan de pan de sta la ga tham chong nam ji tham ba ga ti be de sa rab de jwa sa ni so de be ro ya khip chi cha gom be la so yong so ti chi tar be chi ji nim تقبر شي دي جي دي دو مي لانس مي اون زنا دير تي تطن كندار نا بر گوبو خونين سالغم چغ دير بار گيب شيغنين ارد بر ناورستون گير داوات مي در نم تانغ نرار نام يمن دن قزوون كارارت تقري بي تبر گومبر تبا نابلا سرزر چي اب جنجر چي نيبدي اب دوا ماگارا ايم چي تغلا ني تي بي تيم تي چاب گيم يرم داشت نيان تاق تاق lakshim chogda kengir tomim chede me yedaga ᱜᱤᱱᱤᱨ ᱜᱮᱵᱮ ᱠᱚᱥᱨ ᱵᱨᱚᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱮᱵᱮ ᱢᱮᱜᱮ ᱢᱟᱦᱢᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮᱵᱚ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱛᱚᱜᱚᱱ ᱡᱚᱨ ᱡᱮᱵᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱡᱟᱨ ᱪᱮᱜ ᱵᱨᱟᱱ ᱤᱯᱠᱟᱨ ᱩᱨᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱨᱢ ᱥᱟᱢᱩ ᱱᱤᱡᱤ ᱯᱷᱤᱜᱱᱟᱛ ᱱᱚᱡᱩᱵ ᱫᱩᱝᱨᱚ ᱥᱮᱣᱟ ᱡᱟᱭᱮ ᱨᱚᱢᱚᱨ ᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱤᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱟᱭᱟᱱ ᱫᱤᱯᱷᱮ ᱯᱚᱢᱚ ᱵᱚᱨᱦᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱩᱠᱛᱮ ᱫᱟᱢᱭᱟᱱ ᱵᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱨᱚ ᱡᱚᱝᱜᱟᱢ ᱡᱚᱱᱫᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱱᱤᱵᱟ ᱢᱚᱪᱟᱨ ᱪᱤᱠ ᱥᱮᱨᱢ ᱫᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟᱵᱚ ᱴᱟᱭᱤ ᱠᱷᱤᱥᱚᱜ ᱡᱤ ᱡᱟᱛᱱ ᱜᱚᱣᱟᱞᱟ ᱱᱟᱵᱨ ᱜᱚᱵᱚ ᱥᱚᱱᱢ ᱯᱚᱢᱚ ᱪᱮ ᱡᱤᱵ ᱡᱚᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱱᱡᱚᱠ ᱟᱨᱱᱟᱢ ᱥᱚᱫ ᱢᱟᱵᱚ ᱛᱚᱣᱟᱭ ᱭᱟᱭᱟ ᱦᱩᱥᱮ ᱵᱟᱱ ᱪᱮᱢᱮ ᱠᱷᱟᱨᱛᱤᱨ ᱜᱚᱢᱵᱚ ᱭᱮ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱞᱢᱱᱤ ᱵᱨᱟᱢᱥᱟ Kanchin riyib tamba chimbu ukharna nivarag nijir chik, kengib kachim xisi jin kullib shukub shukub tagdayim abjir nijir gijir awarin davami bib kashtak shik javshin bayi. Chambayim tatag zogdan tamburan ziga baami bira turnisir, dibji dibi tamar ali, kengi ghalawiyan lingir chik, ngom surkhtam jin jungo xik bi pamdiq jin kuri jiba chan, tambar nam jin tukji khwalwiyin zibirib shibi gudn chowa. Shidin dana chagdan takgayir alwi turdi, yomtad bi chukka chabchit dawa namid ngombirin جنب Деверах чак бұл тамба ата медеп шығылы нам герер дямтан че кенге не ток дур жих тамба чак бір ngan sur tim chi ba tak de meni ur nam ti ve ye tamba ndan dar gon jer chi gh یگین چقنگ بیر خو بیر تب دردی پرشید گوغ ری بوغ زم دم گوم بر فانی شاش بر جی تر بتو یم گوم بر گاد اب دردن شاش شما شیوان تای بیر اون دی بار نام چون شاش چوب رور رتی ده نی گی کیمین چا نی ورغ دان با یون سن نو دنی رو بار اب د جو جیر چکن

یاندا اولو ورچې تما راف فمبارتا ولامچق تاقدم نیر جانی رحمن د يوندم شې ورم ځنه کوسم دغنيت گوايه کومه تام عبد الله دبنې پلې سېګان توجرچک ولا بو ټګ ترکرنم پیر ګردنګ نینې فوادا لمزنجق تام 11 تام ته زنه ورڅېتې فیاتب نیابردت ونیت ده چې دین کول او کوله زګان ګنترن تابین کور ور شاوې یچند dhāna āzirsi mājira tētā dhānsu kēchā nōchāra karvā chānam chē jīn dōnchō mazir lā dhāshtak jir chī kāngā chāngī sāksam tāg nār gīnsan shamār tēp kua bē sōnam pōmbō sēr jīm chōtō nīm shīt shīv nā vā chānā mir gī mīn bār nā bār nīm shīt pāntā mē pērb dharvā yā sabā mē pērb pāntī chōk shīt wān bār zāng bōr tā jir chī lak shī rīn chīn sōr wēb dhīv lār gī dhāb jī bīn Si O timing habibi 有點 tad height shirt si treats say 268 pulverize rad

dana terer malım gibam yer döndü bu delik çim bom jonger çık devir aşık bu kakan çin gibdi tab şumu toğa çehnit ba pardı bu tilli ni bir tam bu tam za bu lordun mi bu kan dayon ze Бардып жып тілі не біріп тамты елі бір қабар көбірің айып дағынет кәндіні. Соны мұңын бірін деп шеп өп тілі кәчен болынды күн кейіп тұн бірін запа. Мұй ған бұл чіп жынты сартың ғай не кейіп қастыр ба лөлінәнті. Жүктін ған шіп кәрма ба. Мәрге кәрма там бе не шеп деве. Дақчық қыртын бар. Намжын хеқ кейі ған бұл ғон ба шөйін әсі нәлвет 藏文版《大藏经》甘珠尔的录制说明。 大智者八诸人佛切道，若与修学本无缘，静心上供大乘经。若能耳闻真言声，亡而不投恶趣道。为如此殊胜的佛法永驻人间，众传承弟子如繁星灿烂，立了有情之伟业，与日月同辉。利用本人多年的积蓄，在多位挚友的无私帮助下。 开始聘请念诵、配音和录制技术人员，购置录音设备。二零一零年正式进入录制阶段。经三年多的辛勤努力，终于完成了一百零三部佛陀教言全集藏文大藏经甘珠尔的全部录制。初衷是完成一套语音清晰、质量上乘的佛说部光盘，将法语甘露洒遍四方。 但由于佛经浩繁、出资巨大、周期漫长，加之很难聘请到理想的诵经师和录音技术人员等故，远未达到预期。在敬请众信徒谅解的同时，热切盼望将出现更加优质的大藏经念诵光盘问世。此光盘乃向广大信众之馈赠，若有以商品出售获取盈利者，依照版权法追究责任。 在大藏经甘珠尔的录制圆满之际，特此感谢蒋扬多吉、张秀兰、王丽丽、伽玛德钦拉姆、伽玛索囊拉姆等五位居士的真诚发心和忘我劳动。释迦弟子巴登，二零一二年十一月八日。